prosím pozor. Začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali. Domo. čtvrteční večer, vážení posluchači. Dva týdny utekly jako hoda. Je tady opět další relace Trikolora. U jejíž poslechu vás tuhle chvíli vintá Intibo. A to znamená, že je tady relace, jejíž hlavní náplní a prim hrají aktuální české a slovenské politické události, dva hosté sebou břehu řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. A i pro dnešní relaci jsme vybrali mimořádně zajímavá a mimořádně aktuální témata a zejména v té slovenské části, a zejména také ty, o kterých se tady bavíme nejčastěji když tedy zůstaneme jako vždycky, začínáme tou českou, tak v české části se budeme věnat dvěma demonstracím, které vlastně dělí od svého konání pouze týden. Jedna ta, která teprve za dva dny nastane, která se bude konat na Pražské letné, kde tedy je nabíledný srovnání s tou úplně největší, která se kdy a, od roku 1989 konala v roce 2019, protože opět pořádá milion chvilek pro demokracii, tak to je demonstrace, která teprve nastane, tak to bude jedno téma a zároveň s tím ale se podíváme na tu druhou, která se naopak na Pražském Václavské náměstí konala o minulém víkendu, konkrétně v neděli a která měla naopak historické téma a to téma následující. Nezapomínáme na 15. březen roku 1939, na jedno z nejtemnějších dat historie naší země a našeho národa. A jsme tady, abychom to řekli jasně a nahlas. A jako poslední téma české se budeme věnovat také světu médií, protože v tomto světě médií nerozbouřilo nic víc než konec vlastně nejsledovanějšího politického pořadu, respektive politické diskuze, tedy otázky Václava Moravce a tedy konec jednak Václava Moravce, Barbory Kroužkové a vlastně mnoha dalších osobností, ale Václav Moravec je ten úplně poslední a ten je aktuálnější. Takže to jsou česká témata, kterým si budeme hned v úvodní hodině. V té slovenské části, vážení posluchači, myslím si, že si přijdete na své, protože jestli není téma, které bychom tady diskutovali nejčastěji, tak jsou to vlastně výroky nebo chování a působení Andreje Danka v ve slovenské politice, tak e, odpověď všem dala tato strana také o minulém víkendu na pracovním sněmu, kde Andrej Danka znovu zvolil na další čtyřleté volební období jako svého předsedu a jako volebního lídra, takže vrátíme se k tomu a pochopitelně také ke způsobu, jakým způsobem on i jeho strana chtějí ve slovenské politice působit. A druhé nejčastější téma, které se speciálne Romana Michalka tady často ptáte, jak to bude vypadat ve slovenské televizi, tak dost možná už zítra přijde pádná odpověď v tom smyslu, že se chystá hromadné propouštění, ale věnovat se budeme i slovenské kultuře, protože tam to opět eh, vře a budeme se věnovat jedné záležitosti, kterou prostě probrat musíme, kde Roman Michalko je v hlavní roli, takže bych to měl nějakým způsobem schrnout tak zhruba takto. Já musím v prvom rade povedat, že to, že kultúra na Slovensku je na kolenách. Už dnes nehovorí len opozícia, kultúrna obec, riaditeľia kultúrnych inštitúcií, ale už to hovorí aj NKU, že ministerstvo kultúry absolútne zlíháva v mene- manažmente kultúry na Slovensku. A ja osobne považujem za absolútne arogantné a do neba volajúce to, že hoci sem prišlo možno 10-12 riaditeľov národných kultúrnych inštitúcií, inštitúcií a iných kultúrnych inštitúcií pod ministerstvom kultúry, tak e, poslanci koalície sa neunúvali na ten výbor prísť a dokonca pán predseda Michalko, keď zistil, že, lebo pán Malatinec teda prišiel, aby sme ho e, vyňali z tohto, tak keď pán Michalko zistil, že výbor je uznašania schopný, tak odišiel. A vážení posluchači, úplne téměř nakonec, samozřejmě vaše otázky jsou také součástí naší relace, takže kromě těchto už tradičních můžete samozřejmě i své další už od této chvíle psát na e-mailovou adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia a určitě také budeme připraveni. zvednout telefonní linku a telefonní číslo 048 381 kde se budete moci našich hostů ptát i přímo takto přes toto telefonní číslo. Nicméně aby jsme se k tomu mohli dostat, musíme udělat poslední část tohoto úvodu jako tradičně a to přivítat právě oba dva naše hosty. Jako tradičně tady budou opět v obvyklé sestavě, tak jak byste čekali a tím pádem tedy za slovenskou část, jak zmíněno, nemůžeme dnes vysílat jinak než tak, aby tady byl s námi předseda poslaneckého klubu SNS a kulturního mediálního výboru Roman Michalko. Tak Roman, hezký večer do Bratislavy a vítej po týdne. Ďakujem za privítanie, teším sa na našu reláciu, aj keď samozrejme bude tam plno vecí na vysvetľovanie a osvetľovanie situácie. Samozrejme vítam Volka, teším sa na jeho české komentáre, teda k českým a možno aj slovenským udalostiam. No a pozdravujem teba, pozdravujem Boriska a všetkých našich poslucháčov. Tak a pochopitelně i česká část je tady v, opět v tradičním obsazení, to znamená je tady, jak už jsme řečeno, také velk zakladatel a provozovatel portálu KOSA. Uvidíme, jestli se nálada od rána změnila nebo aspoň trošku vylepšila. Podle pozvánky to úplně nevypadalo, ale věřím, že ten průběh bude úplně jiný. Takže tím pádem samozřejmě velkou hezký večer tobě i do Plzně a vítám tě také tady v relaci Trikolora. Jo, děkuji za přivítání. Tobě i Romanové Romane, k těm slovenským věcem Eh, já toho nebudu mít eh, moc jako co říct, protože eh, to jsou věci, které jdou z převážné míry v detailu za tebou a zajímavý jsou ty detaily. No a jako obecní postřehy v obecní rovině, to je o ničem, jo. Takže to chci utlumit jakékoliv očekávání hned. Česky, v české části si povím svý samozřejmě, protože se mě to bytostně dotýká, zejména teda jedno téma. A eh, pozdravil jsem vás, tak musím ještě pozdravit ty nejdůležitější všechny naše věrný e, posluchačky a posluchače Slobodného vysílača, trikolory zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv a e, jako vždycky doufám, že to pro ně nebude promarněný čas, takže pěkný večer. Tak, vážení posluchači, přivítali se naše dva hosty a pojďme tedy hned e, se vrhnout na první téma, kterým pochopitelně bude ta událost a e, demonstrace, která se týká 15. března a na Václavské náměstí, velmi zmiňovaná právě třeba i na kose i v dnešní pozvánce. Já než se dostaneme k tomu obsahu a podstatnému, tak eh, mám tady tady připravené první audio, eh, které se vlastně té eh, demonstrace týká, nicméně bych ho uvedl, a, protože se bude týkat tématu, o kterém jsme se tady bavili vlastně ve slovenském podání, a, které se týká Benešových dekretů a případně jejich prolamení a podobně a historických věcí, tak pustíme si jednu část eh, z projevu eh, na oné demonstraci, ale taky si pustíme něco, co mě se vždycky při tomhle tématu Benešových dekretů eh, vybaví a vrátíme se tak trošku do historie, konkrétně do ledna 1997 a pojďme si tedy audio pustit. Premiér Klaus a spolkový kancléř Helmut Kohl podepsali dnes v Praze společnou česko-německou deklaraci. Česká diplomacie doufala, že způsob Kohlova pražského vystoupení napomůže k získání ještě širší podpory českého politického spektra pro česko-německou deklaraci. Jde hlavně o váhající sociální demokraty. V tomto ohledu se spolkový kancléř zjevně snažil nesklamat. Prakticky hned z počátku svého projevu sice zmínil utrpení svých krajanů sudeckých Němců, ale značnou část vystoupení věnoval historickému významu Čechů a českému regionu. Usmíření se nedá nařídit, musíme ze lidmi vyrůst. A já doufám, že i u těch, kteří s česko-německou deklarací dnes ještě nesouhlasí. Helmut Kohl současně znovu zdůraznil nutnost prolomení bludného kruhu, vzájemného účtování a um přisuzování viny v řadě směrů obdobně laděný projev, vyjadřující vlastní sebedůvěru, ale současně i pochopení pro postoj druhé strany, přednesl i český premiér. Podle Václava Klauze hovoří deklarace jasným a srozumitelným hlasem o příčinách a následcích událostí spojených s druhou světovou válkou, o způsobených křivdách. Rozsah, příčiny a důsledky těchto pocitovaných křivd jsou samozřejmě různé a určitě nejsou symetrické do té míry, že bychom mohli říci, že se navzájem ruší či vynulovávají. O těchto křivdách a o pocitech z nich plynoucích můžeme a jistě budeme vést další diskuze. Nesmíme ale dopustit ani to, aby lec kdy tragická minulost navěky komplikovala budoucnost sousedských vztahů našich zemí. Právě o tom je dnes podepsaná Česko-německá deklarace. A nyní po historické exkurzi se vraťme právě na Václavské náměstí o minulé neděli a pojďme si pustit kousek z projevu jednoho z řečníků, konkrétně pana Krajči. Nezapomínáme na 15. březen roku 1939, na jedno z nejtemnějších dat historie naší země a našeho národa. A jsme tady, abychom to řekli jasně a nahlas. A chceme to říct jasně a nahlas těm, kteří přepisují dějiny, těm, kteří plivou na památku obětí fašismu, nacismu, hitlerismu, německé okupace naší země. Hanba! Hanba těm, kteří falšují historii. Hanba těm, kteří bourají antifašistické pomníky. Hanba těm, kteří ostraňují památníky Judé armády. Hanba těm, kteří zvou do České republiky sudetoněmecký Landsmannschaft. Hanba! A my zde stojíme v centru naší země, na Václavské náměstí v Praze Stojíme tady, abychom jasně řekli svůj názor, že s tímto nesouhlasíme a stejně tak budeme protestovat, stejně hlasitě, stejně odhodlaně, stejně bojovně také v květnu v Brně, abychom jasně řekli ne této hanebné provokaci, abychom řekli jasné ne sudetoněmeckého Landsmannschaftu, jasné ne kolaborantům, kteří sudecké Němce a jejich představitelé zvou do naší země. Možná není náhoda, že Není pouze jedno tragické datum spjato s březnem. Je tady i jiné smutné datum, které jsme si připomněli před několika málo dny. Datum, kdy byla naše země zavlečena do agresivního vojenského paktu NATO. A jistě není náhodou, že ty samé síly, ti samí lidé, kteří jim přepisují historii, kteří tady zvou světovědecká zvanša, jsou ti, kteří chtějí, aby naše země v fakt na to dále zůstala a aby se nadále podílela na jeho válkách a agresích. Takže řekněme i tomuto jasné ne. Tak, máme první audio za sebou a Vlku psal si o této události dopředu, dal si pozvánku, udělal si článek, i který hodnotil výstup. Já <clears throat> určitě k tomu budeš mít říct to své. Já jenom eh, pro posluchače, který třeba nečetli, tak eh, z toho článku jsem si tedy vzal některé věci, o kterých asi budeme mluvit, takže a eh, jenom je přečtu. Prostě debakl, nic si nenalhávejme, a <clears throat> pak je tady další. Vypustila z láve vražedného džina. A další jsem si tady vzal. Chtějí si vzít to svoje a třeba i co si navíc, když jim to i ti blbí Češi sami nabízejí. A je tady samozřejmě i zráci vlastního národa. A pak je tady, my ani nemukneme, takže dostaneme, co si zasloužíme, prožijeme si znovu svůj vlastní 15. březen 1939. A co mě zaujalo taky je doplněk, který tam napsala paní Anka, respektive tobě, tak já jenom vezmu otázky, které tam vlastně položila. Vlastně píšu to, co vy, ale co s tím a co s lidmi tak zblbnými všemocnou propagandou, napsala paní Anka. No tak e, já nevím, odkud mám začít, takže, takže začnu otázkou. Kdyby se měl jmenovat, dejme tomu, tři nejtragičtější dny české historie, co pak, co pak by tě napadlo na první dobrou? Tak e, určitě osmičková, osmičkový roky. Osmičkový roky? Mm tak eh, to teda mě, mě rozhodně ne, protože já ti nabídnu tři jiný. První, první datum je 26. srpen 1278. Druhý, druhý datum je spojený s Bílou horou a třetí datum je 15. březen 39. Eh, jestliže v těhle, v těhle proč, proč pro mě jsou zásadní? Protože tyhle eh, datumy, ty symbolizovaly naprosto zdrcující porážku českého státu s hlubokými dopady na eh, jeho další vývoj. Kdyby byla bitva na Moravském poli dopadla opačně, tak nikdo, tak eh, jsem si jistý, že do evropské historie by nějaký rod Habsburku vůbec nevstoupil. Co by to bylo znamenalo, eh, to si nelze ani představit, ale prostě eh, Rudolf Habsburský se stal prvním, prvním císařem tohoto rodu a kdyby byl padnul on a přemyslel Otakar eh, druhý, tak by Evropa dostala úplně jiný drive. Jo. Pokud jde o Bílou horu, to, je, to začala evropská 30-letá válka, nejdelší válka, jakou jsme nebo ne nejdelší, nejdelší byla stoletá, ale jedna z nejdelších válek, ale byla to v podstatě tehdy světová válka. A e, ta na 300 let e, č, ze samostatného českého státu udělala e, nesamostatnou provincii, kde český národ nejprve byl zbaven svého náboženství a posléze v podstatě e, svý e, národnostní identity a, a téměř jazyka. To, že se povedlo národní obrození, to je zázrak. No a e, třetí datum, 15. březen, tak tam ušlo vysloveně o likvidaci e, českého národa. E, Reinhard Heydrich prostě naplánoval koneční řešení, co se stane s tímhle národem. to byl od jak živa podle něj německý prostor a musí být obsazen Němci a český národ měl být rozdělen na čtyři kategorie. Tak já, Romane, využiju situace, tedy zeptám se tebe. Ty by si dal ty stejné tři údaje nebo jiné? No mňa, mm, pravdu povediac, ta Biela hora e, tiež napadla ako prvý. E, 15. marec áno, a možno, že aj tie osmičkové minimálne v tej mediálnej prezentácii nejakých traum je, myslím, že 68. rok úplne, že jednotka. Takže v tomto zmysle e, to e, Přemysl Otakar, to 13. storočie, to, to by som asi nedal, ale e, tá Biela hora je tiež dlhá, dlhá trauma, kedy naozaj České kráľovstvo, historické zemne sa dostali pod Habsburgy a začala vlastne rekatolizácia a, a uh, pre české stavy to bolo veľmi uh, tristné a bolestné. No. Tak ano, je pravda, že asi dojdeme na 15. březen 39, Aha. <clears throat> kde jsme skončili vlastně, když to Vlkovi spadlo, tak samozřejmě 15. březen 39 slovenské pojetí má trošku jinou souvislost, dost jinou. No my sme mali 14. marca vlastný štát, e, samozrejme, že bola tam ochrana zmluva, samozrejme, že bolo to v nejakej geopolitickej situácii, ale e, vlastne e, e bol to po dlhom, dlhom čase akože štátnosť, ktorá bola 6 rokov, ale, ale mali sme vlastné inštitúcie, tá štátnosť nebola dokonalá, to je jasné, ale samozrejme, že ale dodnes je na Slovensku kontroverzne vnímaná, e, lebo štátnosť je jedna vec a charakter toho, tej štátnosti je druhá vec, ale samozrejme je to neporovnateľne iné s českou traumou, kde protektorát e, Čechia Morava, BMN Máren E, je naozaj v novodobej dej, dejinách ako poznačená ťažkou okupáciou a obrovskou traumou a pomery na Slovensku a v Čechách boli vtedy... No tak teď sa tam objevilo sluchátko. Už by sme sa měli slyšet. Tak už tě slyšíme, vlku. Dobre, tak Tak no. já jenom Co jsem jste využil... slyšeli naposled? No, hned to řeknu. Já jenom jsem využil situaci, jsem se zeptal Romana na jeho tři otázky. Ptal jsem se, jaká je konotace Slovenska 15. března 39. A u tebe jsme skončili v momentě, kdy si zmínil Reinharda Heidricha a to byl vlastně konec a tam už jsme ti potom slyšeli. Dobře, takže Reina, eh, Reinhard Heydrich eh, přece eh, vymezil prostor Čecha Moravy německému národu a český národ rozdělil do čtyřech kategorií. První vhodný k poněmčení, druhý bez možnosti se rozmnožovat jako pracovní síla, třetí jako otroci a čtvrtá, čtvrtá část měla být okamžitě zlikvidována. Tak to bylo předurčení. A teď si k tomu dej ty osmičkový roky, o kterých si myslím, mluvil ty. To znamená rok 48 a rok 68. Za mě to jsou rozbitý kolena. To je, e, ty tři datumy jsou pro mě zlámání páteře národa, kdy v nejlepším případě ochrneš, ale v tom nejobyčejnějším a nejpravděpodobnějším zajneš. Tak to byly ty tři data, které jsem jmenoval já. A osmičkový, osmičkový roky jsou odřený koleno, že si zakop a protože eh, mocenský převraty ve státě je naprosto běžná záležitost, když se podíváš celýma dějinama. E, a příchod so, eh, e, sovětských vojsk, já jsem ho zažil a mě to vzalo nejlepší leta mýho života. Ale E, ve srovnání s rokem 39, to je e, to bylo doslova, doslova o ničem. A já e, nemám sebe menší důvod komunisty velebit nebo hájit. Prostě bylo to, bylo to špatně, byla to zrada. Ale nebylo to nic zásadního, kvůli čemu by jsme se měli věšet. A do dneška, a je dobře, že si řekl osmičkový roky, já ti dám e, srovnání mezi tím, co tady způsobili Němci e, za protektorátu a mezi tím, co tady způsobili Rusové potom, eh, potom když přišli, jo, tak si srovnej počty obětí, srovnej si, srovnej si to, e, jak, Českoslo, jak český země dopadly v obou případech a jak by byly dopadly, kdyby ta válka byla skončila opačně. To je, eh, prostě za mě to jsou naprosto nesrovnatelné eh, nesrovnatelný kauzy. A přitom my dneska zveme ty, kteří umožnili ten rok 39, tak zveme k nám, aby si u nás udělali svůj sjezd. A un, aby, se, aby se takzvaně směřovali, já nevím proč, co, co chtějí směřovat. Oni byli ti, kte, eh, kteří nechtěli být občany eh, republiky Československé. Oni byli ti, kteří tu republiku eh, rozbili. Oni byli ti, kteří volali jeden národ, jedna říše, jeden vůdce. No tak ho měli. A podle tehdy platných zákonů pro, občance, pro občany republiky Československý se dopustili vlastně zrady v době ohrožení státu. Čili když tohle, tohle uděláš a domyslíš do konce, tak kdyby to byly individuální e, osoby a ne 3 miliony osob, tak by byly, skončili buď na popravišti nebo v doživotním e, vězení. A oni dneska se jako chtějí směřovat. Proč? Samozřejmě, já cítím, e, cítím e, zhnusení nad křivdama, které se staly e, v divokém odsunu Existuje jeden jediný dekret prezidenta Beneše, který považuji za ostudný a který nikdy neměl vzniknout. A to bylo právě to, že um- omilostnil, omilostnil zločiny proti Němcům v době, v době divokého ocí. To je, to je něco, co se, co se prostě nikdy nemělo stát. A co je obrovské, co beru jako, jako obrovskou zátěž. Ale Eh, s tím, s tím už se teda doopravdy nic nenadělá. Všechny ostatní eh, dekrety prezidenta Beneše shledávám za naprosto oprávněné. Ono, eh, ono nakonec to zaznělo i na tom Václavské náměstí. Němci podle rozhodnutí vítězných mocností, které stvrdili odsun. To nebyl, to nebyl český, český požadavek. To, to bylo rozhodnutí, který, pokud vím, tak iniciovala Velká Británie. Stalin, ten se tomu bránil, ač eh, to, to jsou věci, které mám načtené z literatury a není to známý. Stalin ten se tomu docela bránil, tomu odsunu. Ale nakonec, nakonec tím souhlasil. Chtěli to Britové a chtěli to proto, aby Německo už nikdy nezískalo záminku eh, eh ochrany svých národnostních menšin k útoku na cizí země. To byl důvod odsunu eh, z Polska a eh, z, eh, z Polska a z České republiky. Původně k tomu měli jít i maďarští Němci, oni dokonce nešli ani slovenští Němci. To byla záležitost českých zemí, tohle. A e, prostě byl to, bylo to rozhodnutí spojenců. My bychom si to, my bychom si to neprosadili. A je zvláštní, že si nikdo nepoloží z těch, z těch který zvou teda ty, eh, ty sudecký Němce k nám eh, do Brna, to, aby tady uspořádali svůj, svůj sjezd, tak nikdo si nepoloží jednoduchou otázku. Eh, velký německý němečiny nebyly jenom v, Český, v Československu, ale například jsou v Belgii, kde Němčina je e, úředním jazykem, to málo známý. Samozřejmě je dobře známo, že e, velká německá entita je součástí Švýcarska a e, německá menšina existuje například taky v Dánsku. Nikdo si nepoložil otázku, proč z těchto zemí Němci po válce nebyli odsunuti. Byť teda, byť teda Belgie se o tom uvažovalo taky. Eh, ta odpověď je docela jednoduchá. Eh, ti vždycky a jedině správní, kdybych jim tuhle otázku dal, tak předpokládám, že by odpověď zněla, no, byli odsunutí jenom z těch zemí, kde byli komunisti. A ve, ve spořádané západní Evropě princip kolektivní viny nebo něco takového odmítli. Eh, v Belgii to zvažovali, v Dánsku nevím, jak to bylo a ve Švýcarsku je to, je to zcela jasný. Švýcarští Němci zřejmě i dánští Němci a zřejmě teda převážně i belgičtí Němci se nepostavili proti svému státu. Tak jako to udělali, eh, udělali eh, sudeční Němci. Když byly poslední volby, tak já si to číslo nepamatuju přesně, ale mám takový dojem, že eh, v nich získal okolo 90% eh, odevzdaných hlasů. Eh, jeho, jeho strana. A je dobře znám eh, projev, eh, který Henlein tuším v roce 40 přednesl ve Vídni, kdy konstatoval, že sudeční Němci naplnili příkaz vůdce a aktivně rozbíjeli Českou, eh, Československou republiku, až dosáhli, až dosáhli svýho. Velmi se těm chválil. Dneska přicházejí potomci těch, chtějí se usměřovat potomci těch, kteří rozbili Československo. Kdyby se byli postavili na obranu republiky, tak, eh, tak tady žili, tak eh, jako jej, by jej nikdo, nikdo eh, ne, nevystěhoval. Ne, oni chtěli být příslušníky eh, Rajchu, chtěli mít eh, svého jednoho fírera, protože jsou jeden folk. No tak byli, byli jeden folk, ale, ale pak za to nesli důsledky. A říkám, kdyby se to posuzovalo podle tehdy platného práva, tak eh, by to skončilo trestem smrti, kdyby šlo o skupinu 100 lidí, tak věřím tomu, že všichni dostali pro vás. Jo. Kdyby šlo o skupinu tisíce nebo dejme tomu deseti tisíc lidí, no tak skončili ve vězení. Ale 3 miliony lidí nepopravíš, 3 miliony lidí, lidí nezavřeš na doživotí, to, to prostě nejde. A můžeš namítnout, že teda, že teda muži, eh, že, že tam byly ženy, že tam byly děti a e, že ne všichni spolupracovali s nacizmem. 12% německého obyvatelstva tady zůstalo po odsunu. Tuším, že to, je to tak bylo, to číslo. E, jednak to byli nepostradatelní specialisté, a jednak to byli ti, kteří mohli prokázat, e, prokázat e, protinacistický, e, protinacistickou minulost. Ne všem se to povedlo, to je, to je pravda. Ale Eh, odpovídalo to asi tak tomu, eh, tomu počtu odevzdaných hlasů ve volbách proti eh, Henleinově straně. Čili takhle to bylo. A pokud jde o ty, o ty muže, ženy a děti, tak každý z Němců byl v něčem zapojený. Muži byli v, v, v, v Luvčucu a já nevím v čem ještě, v čem dalším. A ženy, ty byly, ty byly v bundu Deutsche, Deutsche Frauen, byly, organizovali Interhilfe pro frontu, děti byly v Hitlerjugend a, a tak podobně. To všechno byly organizace naprosto nepřátelské tomuto státu a byly podle toho indoktrinovaní. A bylo to organizace který jsme dneska nazvali organizace napomáhající ne nepříteli. Čili za mě byli odstěhováni naprosto Eh, naprosto po zásluze, protože se proti tomuto státu provinili. Nechtěli v něm být. Kdyby válka byla dopadla jinak, tak eh, by byli, by byli se chovali jako hermrse a vůbec nějaký usměřování ani by je to nenapadlo, kdyby to bylo opačně. Já jsem nepochopil ty, kteří se vcítují do jejich, eh, do jejich jako neštěstí, o tom, že museli odsaď odejít. Oni tady, jejich rodiče, jejich prarodiče s náma žít nechtěli. My jsme pro ně nebyli dost dobří, my jsme byli pod lidi. A najednou se chtějí usmířovat pro Boha. Proč? A ještě si dovolím, dovolím poznámku. Já na tyhle gesta, zejména ne po tom, co jsem prožil po listopadu 89, tak já na tyhle gesta usměřování nevěřím. Tudy vede cesta, cesta do pekel. Já jsem to napsal v tom článku, e, mám osobní zkušenost. Eh, když no. byl převrat, tak si... Možná jenom, já, no, možná asi jasný. nejvyšší čas tu debatu trošku posunout. Ano. Já bych ji vlastně ano. z těch historických exkurzů posunul do dneška a to je vlastně to, co jsem říkal na začátku, protože jsi tam napsal tu větu, kterou jsem citoval, kterou si asi komentovat musíme, dostaneme, co si zasloužíme, prožijeme si znovu svůj vlastní 15. březen 39 a moje jednoduchá otázka je, jak se to vlastně stane a říkám to protože, že když jsem tady pouštěl v úvodu tu česko-německou deklaraci, tak vlastně to byla úplně jiná doba z hlediska vnímání, chápání toho. Byl tam protesty, kdo si pamatuje Miroslava Sládka a podobné věci. A první jakoby řeknu, závora v úvozovkách Právní byla ta, když jsme vstupovali do Evropské unie, nebo druhá, protože ta první byla ta deklarace. A pak tak jsme tady měli klauzu v dodatek Lisabonské smlouvě. A poslední, kdy to bylo asi jako naposled in, bych řekl, že to byla prezidentská debata mezi Schwarzenberkem a Zemanem. Ale od té doby, když bych si měl vzít protože si to chápu dobře, nebezpečí, jak to říkáš, by mělo přijít teda z německé strany, protože z naší české nepřijde určitě. Tak eh, moje otázka je, jestli, jako je, je teď je teda situace, když říkáš, že si ho prožijeme znova, tak moje otázka je, jestli teda, když se vezmu od té doby, od roku 2010, tři poslední německé kancléře, uh, Merklovou, Šalce a teďko Merce, i s vládou, kterou teď máme, tak jakou, jakou cestou se stane, že si prožijeme svůj 15. březen 39? No, tak na to tě velmi, velmi rád a velmi snadno odpovím. Eh, dobře sleduj kancléře Merce, E, takže se tě zeptám, co pak je e, ústřední myšlenkou e, Mercovy hospodářské politiky? No určitě nic 15. březnem 39. No tak k tomu 15. březnu 39 musí totiž něco předcházet. Ústřední myšlenkou eh, politiky kancléře Merce je zbrojení. On chce ekom, budoucí ekonomickou prosperitu Německa postavit na zbrojení za každou cenu. To znamená, aby, eh, aby eh, mohlo dojít k březnu 39, tak se současný, řekněme, ekonomický obr Německo musí stát opět eh, velmocenským obrem. Aby, k tomu, aby se mohl stát velmocenským obrem, potřebuje být vojenským obrem. A to, za, to Německo zatím není. Ale s tím zbrojním programem, který chce nastartovat Merc, tak se jim stane. Tak se jim beze sporu stane. E, to je jeden aspekt. Čili to jsou zbrojní programy Německa. A mimochodem, já jsem na tohle dneska viděl docela pěkný článek na Neue Zircherzeitung, ještě ho nemám vyseparovaný. A ty tam popisují něco, něco podobného. Druhá věc je, že německý elity jako takový selhávají a e, strana, která je na vzestupu, e, to je AFD, tak to je, to je nacionální strana. Ona e, zatím, e, zatím funguje na trošku jiném principu, ale já když se podívám na e, takového Běrna Okého, což je, tuším, Eh, šéf eh, zemské organizace v Sasku a na Holcku, tak eh, to je jasný nácek. Jo. To, pro toho jiný, jiný titulování nemá. A já si myslím, že ten německý nacelin, když si dáš dohromady Mecovo vizi na znovu vyzbrojení Německa, a když si dáš dohromady e, s, e, s lidma, jako je Björn tak Německo dřív nebo později se stane opět takovou dominantní evropskou velmocí, eh, která se všechny ostatní namaže eh, kolem sebe na chleba. A Merc už eh, kromě jiného taky se sna jasně konstatuje, že se nebude ohlížet na nikoho a na nic. A že jedině teda německý zájmy ho zajímají. A on nic jiného dělat nemůže, protože je na absolutním mínusu popularity kancléře, eh, kterou kdy kancléř eh, ve stejné době v úřadu měl. Čili on začíná hrát tuhle kartu a bude jí hrát čím dál tím více. Čili nečekej, že nás 15. Eh, březen 39 čeká po zejtří nebo na, přes příští rok, nic takového. Ale tvrdím, že v době, kdy Klaus podepisoval s kolem tu rezoluci, tak si nikdo neuměl představit, že by sudeťáci pořádali svůj další sjezd na českém území. To je záležitost až posledních, dejme tomu, deseti let vjezdů eh, pánů Hermana, arcibiskupa Graumbnera, eh, eh, bejvalýho a tak dále, tak dále. Těch, kteří se při, Eh, připomínali eh, na těch sjezdech sudeťáků k ním jako k milým krajanům. Tohle je něco, něco co eh, podle, mě, podle mě prezident Beneš, tak ten se musí teď otáčet v robě takovou rychlostí, že kdyby k němu připojili v, tém, v temlíně generátor, tak by vyprodukoval stejně energie jako, jako jeden, jeden jaderný blok. Jo. Eh, to prostě, to je něco, něco neslíchaného. A já eh, půjdu na to, co jsem začal. Eh, v roce 90 prostě po revoluci náš výzkumák bylo jasný, že se neudrží, pokud si nesežene nese nějaký jiný zakázky. Tak jsme zkusili vyrazit do Německa, protože to máme za rohem a protože v Německu byly peníze. A povedlo se nám se dostat do Eh, českoněmeckých seminářů, který organizovala obchodní a průmyslová komora v Řezně. A tam jsme, eh, tam různé firmy se představovaly my taky a tak dále. A potom byla diskuze. Já se na to pamatuju jako dneska, kdy tam vystoupila jedna dáma a eh, prohlásila, že ona je ze sudecké rodiny, kterou, která byla odsunutá a že zanachali někde v Klíustí velký majetky No a co jako s tím česká strana udělá, kdy budou očkodněny? Bavíme se v roce 90. Jo? Dneska ten posled, který mimochodem, když už si vzpomněl teda, že to bylo in v době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, tak Ben posled tenkrát eh, posílal dopis do Evropské unie, aby te, eh, nás přijmuli až tehdy, až Česká republika zruší Benešovy rekrety nakonec, nakonec se to povedlo udělat, udělat jinak. Ale všechno začíná krásnýma řečma. E, ty si, kolik tě bylo, když byl rok 89? <clears throat> Jako Borískovi, řeknu to takhle, dost podobně. E, jo, dobře, no, takže, takže jste chodili do školy na základku. Dobře, takže, takže nepamatuješ, nepamatuješ tehdejší dobu a tehdejší průzkumy a tak dále, kdy se naprostá většina občanů který zvonili těma klíčema, vyjadřovala pro pokračování socialismu. Kapitalismus byl odmítnut, ale socialismu, kde bude, který bude fungovat s demokrací. Václav Klaus věděl, že nic takového není, e, není možný a e, nevěřil na třetí cestu, já bych řekl právněně. Nicméně začalo to, začalo to eh, těmahle pěknýma řečma, zkus říct dneska slovo socialismus, tak tě ukamenují, to je, to je prostě sprostý slovo. E, ano, začalo tenkrát taky, taky byly nádherné představy o tom, jak to bude fungovat a podívej se, co z té demokracie máme, kdyby ta demokracie fungovala, tak neexistuje žádný slobodný vysílač, neexistuje žádná kosa. Ty dneska nemoderuješ, já e, koukám na hokej eh, se Spartou a všichni, všichni bychom asi byli daleko spokojenější, než jsme. No a E, proč se, e, já teďko skončím, protože e, se musíme asi dostat k meritu věci a to je ta, remo, to, to je ta vlastní demonstrace. No, určitě. Já teda jenom mám k tomu jednu poznámku, jenom no. když jsme zmínili Merce, já jsem si ještě jenom v přípravě pro dnešní relaci udělal takovou rychlou rešerši a jenom, si je to dobrý říct, jak to mají vlastně, když teda jsem říkal předtím, že ten podnět teda logicky vychází z toho, že bude z německé strany, tak CDU, <coughs> CSU, jenom postoj k Benešovým dekretům těch jednotlivých parlamentních stran je, tak CDU, CSU to má oficiálně uzavřené téma, žádné požadavky na zrušení, SPD <coughs> má úplně totež, dekrety patří minulosti, žádná revize, zelení ty jsou naprosto silně proti jakýkoliv revizi, FDP uzavřená kapitola, d odmítá revizionismus a jediná parlamentní strana, která se tím nějak netají, říká to opakovaně a, a která říká, že Benešovy dekrety by se měly zrušit, upravit a tak je AFD. No, tak eh, kolik už si zažil, zažil kotrmelců eh, ve vyjádření politických stran? Eh, se, stačí si vzpomenout na ten poslední, kdy taková von der Leyenová eh, najednou zjistí, že odchod od jaderné energie byla zásadní strategická chyba. Jo? Takže nějaký Benešovo rekrety ve srovnání s odchodem jaderní, eh, od jaderní energie, to je, to je naprostá marginália brnkačka. Eh, čili až se to bude hodit, až to Německo bude zase silný, až, až zase zjistí, že je omezováno, že eh, někdo Němcům škodí, tak uvidíš, uvidíš jak, to, jak to vezme úplně jiný rozměr. A AFD jsem popsal. Dobře, tak ať se dostaneme k demonstraci, musíme se dostat taky k Romanovi, aby tady nebyl jako divák. No, tak eh, přesně. samozřejmě má si k tomu taky co říct. Tak eh, Romane, kdybychom to měl vzít podle svého pohledu od debatě, kterou jsme tady měli zatím, zmínili jsme ten slovenský aspekt, který je samozřejmě jiný, ale můžeš komentovat i ten český, to, o čem jsme se teda bavili s Vlkem. No samozrejme, je to teda eh, trauma. Ja len ešte, aby som lepšie poznal kontext. Landsmannschaft eh, chce mať nejaké, nejaké e, rokovanie na e, pôde Českej republiky. Ja si pamätám, že... Teda ja, ti to, ja, ti, ja, ti, ja ti to no. řeknu. A vlastne v Brně v květnu se koná takový týdenní festival, který se jmenuje Meeting Brno a v rámci toho pořadatele tohohle setkání, které je v Brně, prostě pozvali jako poprvé v historii sudetoněmecký Landsmannschaft, aby si tam udělali svůj sjezd. Takže to, co dělají sudeční Němci tradičně Jasne. každý rok, tak letos poprvé v historii se to stane na území Německa a bude se konat v Brně. Alebo viem, že Ben Posselt e, mal také provokácie, chcel kandidovať do Senátu a e, podobné veci. Bol to dlhodročný e, europoslanec. Tuším, už dneska nie je ani v politike, ale prišla nejaká nová generácia. No samozrejme, že je to v krajine nevhodné. Pamätám sa na incidenty pri Lidiciach, keď tiež e, tam pískali, keď sa hovorilo o nejakom zmierení a podobne. A e, ten hlas e, na tom, e, na tom zhromaždení to bol Reichel, alebo kto to bol lebo taký podobný, ne, neviem, či Krečo. to bol... Ne, nepil. Ne, nebol, no, lebo toto sa mi zdalo a už aj na Reichla dosť také akože e, patetické. No, e, ch úplne chápem, že e, české vlastenecké prostredie toto vníma veľmi kriticky a že je to akože krajine problematické. E, do akej miery e, v podstate na tom participujú nejaké štátne orgány samozprávy, kto umožnil také niečo magistrát, alebo teda to oni si objednali súkromne e, nejakú, nejaké priestory od súkromníka a tamto to chcú mať, alebo nejak takto? No to všechno zařizuje, eh, zařizuje ta brněnská organizace Festival Brno, nebo jak se jmenuje. Mm. To, je, to je partička lidí, který mm. samozřejmě dostávají subvence od, od města. Město Aha. Eh, se momentálně rozhoduje, jakou formou to podpoří. Jo? A mhm. je to... Eh, eh, už jenom, už jenom to, že, ano. že, že to umožní, že jednají o subvencích, je prostě strašný. Jo. Absurdné. A tam je, tam je ja taká mám... veľmi široká koalícia v Brne, že skoro všetky no. strany, tuším, Piráti nie. Vaňhová je tam, tuším, e, primátorka. Áno, primátorko. Ano. No, je, tak ja jestli to, to chceš to... přesně, tak já ti to přečtu. Já mám ty stránky tady před sebou. Takže festival vznikl z iniciativy Rok smíření, v rámci ano. které město Brno vyjádřilo v roce poslouchej, 2015 ano. lítost nad krutým vyhnáním německojazyčného obyvatelstva po druhé světové válce. V témže roce proběhla také historicky první pouč smíření, jejíž tradice pokračuje dodnes, to se taky má odehrává v rámci toho. A v dnešní době je meeting Brno respektovanou platformou pro česko-německý dialog, za což byl na začátku letošního roku označen, oceněn zlatou medailí za zásluhy německým krajským združením. Ne, ne, <laughs> nechápem to celkom, len to, v tom 15. roku nebol náhodou Vokšal vtedy e, starostom, respektíve primátorom. Byl, byl, to videl. Takže aj áno, isté boli, hej, lebo však ano. zastupiteľstvo mal väčšinu. No naozaj to nechápem, neviem si predstaviť, že by u nás, e, ja neviem, možno v Dunajskej strede, že by nejaký Hortiovcom dávali, my sme mali niečo podobné, že pamätník e, Esterházimu, čo bol jeden z čelných e, irredantistov, e, sa odhalil e, v Košiciach, boli veľké protesty listy Matica Slovenska, kde kto. A samozrejme nedalo sa tomu zabrániť, lebo to bolo na súkromnom pozemku, e, v podstate za, e, za mrežami, respektíve za e, ohradou a tam jednoducho bolo to čistá provokácie, kolikovanie územia a tak ďalej, ale teda žiadna samozpráva ani, e, ani cent z verejných zdrojov na to nebol, nebol daný a e, my máme obrovský problém, že Maďarsko skupuje nejaké nehnuteľnosti a je taký nejaký maďarský fond, ktorý má tieto e, akože financie na kultúrne pamiatky a snažia sa ponad hranice podporovať výučbu maďarčiny a motivujú deti, aby chodili do, do školy, ale nikto z slovenských verejných zdrojov to nepodporuje a hovorím, viem si niečo také predstaviť v dvoch okresoch na Slovensku je e, v jednom 90% Maďarov, v druhom 70%, to je Komárno a Dunajská streda, teda Dunajská streda 90% Komárno, tak tam si to viem predstaviť, že samozpráva by sa k niečomu takému možno že mohla uchyliť, ale ma extrémne prekvapuje, že Brno je schopné a ochotné z verejných prostriedkov niečo také podporiť a nedokážem pochopiť, že Brňanom to nevadí a že takýchto, e, takýchto poslancov meských e, ďalej budú e, dať. Je to podľa mňa hrubá politická chyba a e, budem teda sledovať, že či to nejakým spôsobom urobí pozdviženie v tom Brne, lebo e, <laughs> naozaj je to pre mňa nepochopiteľné. Tak ono na podzim budou komunální volby, takže... No, Můžu tě ujistit, že to, že to v Brně žádný pozdvižení neudělá. E, přítel Řezníček z Brna, který píše pro Kosu a organizuje tam svícení proti válce, tak organizuje i protesty na magistrátu a dělá, co může a opravdu e, se mu to daří, ale za mě to stačit nebude. Honzo, promiň, že jsem skeptický, určitě nás posloucháš, děláš skvělou práci, ale stačit to nebude. Protože, protože já mám před sebou, e, což mi poslal jiný autor, e, kolega Hoch, co píše pro kosu na fotbal, o fotbalu, když, když je zrovna zdravej, tak ten mi poslal listinu, která je, nebo byla vyvěšená na webu organizátorů e, Meeting Brno, který pozvali e, sudecký Němce do Brna, tak je tam šesta, seznam 36 osobností, které jako zatím stojí. Jo. Tak Miloš Doležal, já, já je zkusím přečíst ty nejznámější. Miloš Doležal, Tomáš Halík, Matěj Holan, Karel Hvížděla, Eh, Vladimír Karfík, Pavel Kosatík, což mě teda nesmírně mrzí, protože Pavel Kosatík je jinak skvělej, skvělej autor historických knih. Eda Krizeová, Bratři Kroupové, Josef Mlejnek, to mě mrzí taky, eh, Bedřich a Dobrava, eh, Dobrava Moldánovi, Petr Oslizlí. Samozřejmě, že Petr Pidhart, ten tam nesmí scházet. Eh, Polek Polívka, Pavel Rychecký, Břetislav Rychlík, Olga Somerová, další, eh, dalším je Jiří Suchý, což mě nesmírně, nesmírně štve a vadí. Eh, <laughs> Jan Šabata, Anna Šabatová, Marcela Šabatová, Kateřina Tučková, Milan Uhde, No a ty ostatní, ty ostatní pro mě jsou buď málo známí, nebo, nebo neznámí zcela, takže ty jsem vynechal. Tady máš seznamen, kte, eh, těch, kteří svou autoritou a známostí cítili ctili potřebu tenhle šílený podnik a v podstatě vlastně zrádný podnik eh, zaštítit. Protože začíná to, znova odkazuju na listopad, začíná to znešenýma řečma, znešenýma úmyslama a všechno končí u prachů, všechno končí u náhrad majetkových a samozřejmě, až jako vyšumí toto směřování, tak se, tak se nastolí otázka majetkového vyrovnání. No a to si myslím, že e, zrujnovaná Česká republika by neunesla ani, e, dejme tomu, 1% vznesených, znesených požadavků, jo, s kterými bychom byli konfrontováni. Ale Eh, ty říkáš, jak se k tomu postaví v Brně. Ne, tohle by mělo zvednout celou republiku. A ono to nikoho neinteresuje. Proto, eh, proto dneska jsou zařazeny ty dvě, ty dvě manifestace. Jedna, která byla minulou neděli na výročí eh, roku 39 eh, obsazení eh, zbytkové eh, republiky Československé a jedna, která bude teďko v neděli. E, ta, ta v Praze tomu 15. březnu, tak to skončilo debaklem. Já jsem se nedělal žádný velký luze, jak to asi dopadne, ale ten houfeček lidí, který tam přišel, tak já bych jim touto cestou chtěl poděkovat jednomu každému, kdo tam byl, ale těsí mě to, že to všechny ostatní nechalo, nechalo chladným. A já jsem Intibovi posílal video, který jsem dostal od někoho jiného zase eh, z té demonstrace. A shodou okolností, když byl záběr na provizorní tribunu, tak vzadu za ní byla akce, která co do počtu lidí vypadala jako, že je přibližně srovnatelná. A podle, podle zelených barev podle data konání jsem usoudil, že to byly eh, ty, který byly na tom druhém eh, schromáždění, to nebyla demonstrace schromáždění, nebo na té druhé sešlosti, tak eh, to byly zřejmě příznivci svátku svatého Patrika v Praze. Jo? Protože tam byla irská vlajka, byla tam, e, byly zelená, na barva, zelený, zelená barva, klobouky a tak dále, byly, byly rozuchaný. Čili mě to vyšlo na oslavu svátk, e, svátku svatého Patrika. No a je trapný, když teda e, zásadní den českých dějin e, má stejnou účast jako, jako oslava e, irského světce v Praze. To, to, to prostě hovoří za všechno a e, Národ, který si takhle váží svý minulosti, tak je opravdu odsouzený k tomu ji prožít znova. Protože jeho, jeho nezajímají možný důsledky. Ta letná nevím, jak bude obsazená, podle mě, podle mě to nebude takový sukces, jak si od toho minář a slibujou. A teď už jsem přeběh k něčemu jinému. Ale bude nesrovnatelně větší. Jo. Bude nesrovnatelně větší. E, nebudu se bavit o tom, proč, protože s tím přijde Intibo, on určitě bude mít nějaké otázky, takže si to ještě, ještě povíme, ale za mě to byl debakl. No a Hold, tak, já, tak národ... já položím ještě poslední otázku no, k tomu. No. Vlastně to, co si tam napsala paní Anka, a ta otázka je vlastně velmi jednoduchá, ale co s tím? No, co s tím, ano, já si tu otázku kladu taky a e, co s tím? Dělal, dělal jsem, co jsem mohl, teďko dělám taky, co můžu, je to málo a v podstatě na to jsou dvě možné reakce, nenechat se, tím, nenechat se tím otrávit a znechutit, anebo z toho vyvodit důsledek, že bych ten čas měl věnovat eh, něčemu eh, jaksi prospěšnějšímu pro mě, pro rodinu a možná i pro svět a nezatěžovat eh, svoje, svoje eh, zbývající dny politikou, protože to stejně nemá smysl. Nevím. Roman, asi poslední slovo a půjdeme k nedělní, a, respektive budoucí sobotní. Já ja môžem len zopakovať, čo som povedal, že dosť to, mm, teda tak ani, ani na Slovensku samozrejme takéto věci nebyly masové v zmysle, že by um, Esterhazy eh, pozdvihol na nohy Slovensko, ale aspoň na tej lokálnej úrovni boli to relatívne nie nevýrazné protesty, takže nechápem, že samozpráva išla do toho a nechápem, že mm, českí občania sú k tomuto takto ľahostajní. To, to sú bohužiaľ pointy, ktoré môžem k tomu povedať. <clears throat> Eh, já ještě jednu věc musím připojit, Intibo, promiň. Ne, eh, celou, dobu, celou dobu to chystám a pak bych na to málem zapomněl. Že sudety jsou e, integrální součástí zemí koruny český, tak o tom snad nikdy nikdo nepochyboval. O tom se, o tom se řeč vůbec nevedla. To, ty hranice jsou historicky vy, vymezený a, a nikdo je nikdy nespochybnil. <clears throat> Na rozdíl, e, na rozdíl od hranic východ, eh, teda západní hranic Polska na Odře a Nise. Já si neumím představit, co by se strhlo v Polsku, kdyby, dejme tomu, eh, svaz eh, Němců odsunutých z Polska chtěl uspořádat nějakou podobnou, podobnou akci eh, v Jelení hoře nebo ve Vratislavi nebo, nebo v Gdaňsku nebo kdekoliv, kdekoliv v, těch, v těch zemích, které dřív polský nebyly a teďko, teďko jsou. Jo. Eh, to Poláci ty by zbořili svět a rozhodně, rozhodně by si to nenechali líbit. Jo. Akorát my tady v České republice, my, eh, my holce rodíme s nějakou eh, DNA, kde je pevně zakotvený sebemrskačství. My neustále na sebe bereme viny, neustále eh, se bičujeme, nechápu proč. Já závidím Polákům její, jejich hrdost a neústupnost. Tohle jsem říct musel. Dobře, tak eh, pojďme tedy na sobotu, na disk, uh, eh, demonstraci, která tedy bude na letné. Tam má samozřejmě ryze současné motivy, o těch motivech si samozřejmě můžeme popovídat, já jenom takhle do úvodu, a když bych měl vzít něco, co napsali pořadatelé, tak v eh, pozvánce toho stojí například tohle, proč právě teď? Okamura s Klempířem chtějí zestátnit veřejnoprávní média a uční z nich hlásnou troubu politiků, hrozby z Ruska se zlehčují, peníze na obranu se škrtají a naše obrany schopnost slábne. V době Trumpa a globální nestability je to hazard z naší budoucností. Pravidla se ohýbají, na úřadech běží česky, beztrestnost je pro vyvolené, už je i na prodej, arogance moci roste, na stát, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si se berou v naší zemi jako rukojmí. Jde to rychleji, než si myslíte, pokud nechceme skončit jako na Slovensku a v Maďarsku, musíme se tomu postavit, dokud je čas. No, tak to je na jednom z plagátů, které jako pozvánka na sobotní demonstraci. No, tak já jsem rád, já, já jsem, jsem se tě totiž chystal zeptat, proč vlastně ta demonstrace bude. Protože původně to přece bylo svolané na podporu prezidenta. A e, dokonce i prezident Čík eh, už to dokázal zlehčit, když eh, v parlamentu prohlásil, že se eh, politický diskurs věnuje naprosto marginálním kauzám, a že by se měli věnovat věcem podstatným. No a e, mimochodem e, zmínil tam taky svou kauzu. Jeho poradce, nebo teda jeho, jeho loutkovodič, kolář, ten eh, zase po výslechu na policii konstatoval, že z toho nic nebude. Čili oba dva, to, eh, ty, ten eh, minulej staromák, kde teda se hřímalo na podporu prezidenta a jak je prezident vytíraný těma nehodnejma, tak to označil za marginály. No a najednou teda eh, to není o podpoře prezidenta, Teď je to o, Československé, eh, o české televizi, teď je to o tom, že bychom měli dávat víc peněz na zbrojení, eh, teď je to o tom, že se kupuje beztrestnost, najednou teda se kupuje beztrestnost. A, a tak dále, tak dále. To je přece to je větou eh, v kultuře. To je přece jeden, jeden větší blábol než, než druhý. Jo Česká televize, k té se dostaneme, tak to si, to si nechám. Ale všechno to ostatní, to je vylhaný. A v podstatě je to demonstrace pro demonstraci. Tam se bude vyřvávat e, proti Babišovi, tam se bude vyřvávat proti Macinkovi, proti Turkovi a se samozřejmě bude řvát proti Okamurovi. Oni prohráli volby, v podstatě jde jenom o to, že, že oni prohráli volby a demokrati každým coulem, nejsou ochotni ten volební výsledek uznat a respektovat. Ne, Oni, oni prostě budou, budou demonstrovat, protože, protože e, zkrátka nemají v parlamentu většinu. Občan podle nich rozhodl špatně, tak je potřeba politický boj přenést na ulici. A zatím, zatím není nic jiného. Minář Eh, byl politická mrtvola a najednou, najednou obživ. Jak to, že obživ? Mně mně je divný, je divný, že ku podivu na tom plagátu eh, není eh, zákon o neziskovkách. Jo? to, to jsem tam čekal s naprostou, s naprostou jistotou, zákon o financování neziskovek, o tom, že my eh, v České republice chceme mít to tež, co vy na Slovensku, tak Romane, o tom, o tom víš a za mě je to správný. A všude se o tom píše u nás jako o ruském zákoně, e, přitom my normálně informovaní víme, že, to, e, e, že ten zákon vznikl v 30. letech e, ve Spojených státech. A do dneška ho nevyškrtli a do dneška podle něj ve Spojených státech všechny prezidentské administrativy pracovaly. Takže co na tom americkém zákoně, když to může fungovat v kolebce demokracie? tak proč by to nemohlo fungovat e, pro Boha Zlatýho v České republice? To, mě, to by mě teda zajímalo, ale e, nějaký fakta nebo, nebo otázky podobného typu nejsou připuštěny. To je šíření putinovského narrativu. No, na jednom plagátu tenhle ruský zákon, eh, přímo takhle to tam je napsáno, existuje tam Andrej Babiša. Stojí tam, nenechme se ošálit lavírování vlády okolo ruského zákona, přijďme na letnou všichni ukázat, že Česká republika ano, není ano, Rusko. Tak, tak nejsem, nejsem zklamán. E, za mě teda přijdou na letnou ukázat, že eh, Česká republika nejsou spojené státy za dob e, eh, Rooseveltových nejsou eh, spojenými státy za dob eh, JFK, nejsou spojenými státy za dob Ronalda Reagana a nejsou spojenými státy za, do, za dob Baracka Obamy. Jo? Takže to je, pro mě ukážou na letnej, na letnej tohle. Já si nemůžu pomoct. A já mám na vás takovou společnou otázku. Kolik myslíte, že přijde lidi? kdybyste si měli dneska typnout? Kolik? 80 bych řekl. Takže ty, co byli na tom Václaváku a Staromáku minule? No, asi tak. tak. Tak Romane? No ja dúfam, že menej, ale ja by som ešte krátku poznám. Určite, poď, že... určite. Tohle bola len eh, spoločná čo, otázka čo a teď máš priestor. E, eh, mm, akože tak e, v ľudovej tvorbe akože Fara zákon, hej, teda ten americký, on tuším bol v 40. roku, po, alebo 41. po vypuknutí vojny druhej svetovej prijatý, ale čo je podstatné, že Prečo môže byť problém? No, ak budete mať tak aktivistický ústavný súd ako náš, tak vy to môžete po obrovskej e, mediálnej histérie prijať, po samozrejme e, veľkých bojoch. My sme mali aj vnútorné boje v rámci koalície, kde hlasisti mali veľký problém. Ten zákon sa prijímal, ja neviem, možno rok a pol, rok a štvrt najmenej. To naozaj, že prešlo prvým čítaním a potom boli všelijaké vykastrovačky a pozmeňováky a neviem čo všetko vlastne všade sme argumentovali len tým, že ide o transparentnosť, že ľudia, ktorí majú plné ústa transparentnosti, tak zrazu akože im to vadí. No ale nakoniec ústavný súd povedal, že je to neústavné a dal predbežné opatrenie a, a vlastne týmto to e, akože odpálil. No, e, vy verejne deklarujete obavy z toho, že ústavný súd je krajine aktivistický, tak keď bude len tak aktivistický, ako je slovenský, čo možno, že niekedy aj viac, tak e, nevidím veľkú perspektívu v, v účinnosti tohto zákona. Že by teda vstúpil do účinnosti. E, Romane, asi budeš mít pravdu, ten odhad asi se ukáže být správný. Nicméně z mého pohledu to není důvod, proč by se ten zákon neměl přijmout. To je jedna věc e, a jinak e, zákon Fara byl přijatý v roce 1938, z 30. let. Mhm, dobré. AI je veľký čarodej. <laughs> Jasne. Takže tam se ti, Romane, cesta do Slovensko, to už jsme tady také zmiňovali. A, a potom ty nějaké ty další věci v státnění veřejnoprávní médií. Vlk říká, že to je zbytečnost, e, respektive, že to jsou zástupné problémy, tak jenom tvoj, no, tvojho pohľadu? My sme si prešli ako ťažkým eh, martyriom. Bol to v podstate jediný vládny zákon eh, z rezortu kultúry. Všetky ostatné išli ako poslanecké, teraz bude druhý. Uh, my sme teda uh, po obrovských uh, hystériách, štrajkových výboroch a neviem čo všetko, uh, presadili ten zákon a dostávame strašnú čočku od uh, voličov, že uh, že stále sú nespokojní. E, prakticky povedané, žiadna výrazná žurnalistická osobnosť tam neprišla, ale to nie je vec s politikou, to je bohužiaľ vec manažmentu, ktorý je krajne oportunistický a ktorý vychádza z takej úplne nechutnej e, kalkulácie, že táto koalícia bude ešte mm, okolo dvoch rokov necelých a potom mandát riaditeľa je 6-ročný takže už si pripravujú kolaboráciu pravdepodobne, lebo inak to nemáš logiku. E, s ďalšou vládou, aby ich teda neodvolala. Tak ako všade v Európe, e, výber manažmentu e, nerobí, e, nerobia politici, ale rady. E, a tie sú takmer neodvolateľné, sú tiež na 6 rokov. No a... E, tie vybrali ako vybrali. Vlastne jedna jediná relácia nová s novou moderátorkou nie z komunitného média, ale z korporátneho média prišla, ktorá áno je relatívne vyváženejšia, to sú odpovede s Ankou Žitnou, Inak e, vlastne moderátori sú či už z Markízy, alebo teda to je Gudiak, alebo vlastne ostalo tam všetko po starom. Teraz je nejaké hromadné prepuštenie 60 ľudí, ale s výnimkou dvoch ľudí, toto e, nie sú ani ľudia, e, ktorí sú pred kamerou, to znamená, je tam, tuším, Ivan Brada a potom Ďarfašovu tu poznám a ostatní ľudia sú nejaké obslužné technické profesie, ktoré, ktoré nie sú mienkotvorní, takže asi boli príliš veľké očakávania. Druhá vec je, že e, asi nie celkom vnímajú racionálne aj naši voliči, že teda, čo je úloha verejnoprávnych médií, eh, to zase treba jasne povedať, že my nemôžeme očakávať, že nám pôjdu po srsti a my ne, nemôžeme očakávať, eh, že nám budú, eh, tak povedať, na ruku. Ja teda, čo jediné ja očakávam od médií je, že miera ich aktivizmu bude nejaká prijatia, alebo to ideálne nulová, ale to nežijem v ideálnom svete, že keď budem konfrontovaný v ne nepríjemnými otázkami, takže dostanem priestor na tom, aby som odpovedal a nie, že mi niekto skočí v priebehu minútu 4 krát do vety e, rozhodí, teda dobre, ja už som sa s tým naučil žiť a mňa už nevykoľají hoci kto, ale nie všetci koaliční politici sú tak psychicky odolní a tak e, mediálne zbehli, aby toto dokázali. naozaj niekedy sú brutálne presilovky, ja dokonca častokrát e, vyložené ocenujem debaty jeden na jedného a vtedy mi ani nevadí, keď je extrémne premotivovaný a aktivistický novinár, lebo je to ferovka jeden na jedného. Ale keď sú dvaja na jedného a keď extrémne nepokryte podporuje jednu stranu sporu alebo jednu stranu a strašným spôsobom mi skáče do reči a e, neumožňuje mi dopovedať, tak toto už pokladám za veľmi nefér a bohužiaľ aj vo verejnoprávnych eh, médiách to je a, tam by mal byť naozaj nejaký eh, štatút verejnoprávneho novinára, ktorý eh, ja viem, že tie tézy o hm, vyváženosti, nestrannosti, objektívnosti, že to je jednoducho bláv a ja sám ako novinár som ravo, že pokiaľ niekto sa dlhodobo a systematicky e, zaoberá verejným priestorom, tak musí mať nejaký názor logicky, nemôže byť mimo a mal by sa len regulovať, ale no, e, skrátka veľké očakávania, ktoré boli, nemusia nehovoriať o tom, že existuje niečo ako e, inštitucionálna pamäť tej inštitúcie, predstava, že e, na kľúčové posty príde veľa nových ľudí e, nezaťažených e, tou inštitúciou a tou nejakou štábnou kultúrou, tak keby prišli, tak by prišli asi len z komerčných médií. Pochybujem, že by si niekto z manažmentu Lysol to dať nejakému e, predstaviteľovi komunitného média. U nás sa tak nestalo. Žiaden z týchto alternatívnych médií nešiel do médií, jednak kvôli tomu, že by musel zarezať svoj projekt, jednak kvôli tomu, že by to bolo na časovo obmedzenú dobu Takže varujem dopredu pred prehnanými očakávaniami. Tak už jsme se trošku posunuli v debatě a možná by to mohlo být úplně krásný hm, oslý můstek, jak se říká, mhm. k dalšímu tématu, protože jak to dopadne v sobotu, určitě čtenáři na kose najdou v článku, to jsem si celkem úplně jistý. Co tam našli už teď a mohli najít, tak to byl komentář k nedělnímu, a už respektive předminulému nedělnímu nedělní události, která vlastně českou mediální scénou hýbe až do dneška, ještě nějakou dobu určitě bude, kde zaznělo konkrétně toto. Náš čas se naplnil, část ano. našeho rozhovoru. Eh, stejně tak se naplnil můj čas v české televizi eh, po víc než 21 letech. Eh, děje z poslední doby neutvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize. Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem pseudovyváženosti, chcete-li, ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu. Děkuji vám všem, divačkám a divákům, za 21-letou přízeň. České televizi pak za skvělou příležitost. Děkuji všem desítkám a stovkám lidí, kteří se mnou vysílali otázky. Přeji hezký zbytek neděle a někdy příště nashledanou. Tak takhle se rozloučil s diváky ve svém pořadu eh, no, eh, Václav Moravec a hned po tomto citátu na kose následuje na, následující. Netuším, jak definujete samolibost, velkopanskost a přezíravé nabobství. Já nějak takhle. On je ten, kdo rozhoduje, co se smí a nesmí vysílat, co smí a nesmí eh, divák na české televizi vidět, co je vyváženost, co je ta správná veřejná služba, co kritická reflexe, co nezávislost. Samozřejmě to je, je to přece televize Václava Moravce. On nemá žádné nadřízené, on je tím hlavním a v Orstem na Kavkách, jemu to tam všechno patří. Tak eh, jak to vyšlo na kose, určitě o tom a teď budeme mluvit. Samozřejmě <clears throat> komentářů k tomu se dá najít eh, velké množství od těch eh, zděšených fózovkách až po a třeba bývalého prezidenta Václava Klauze, který Moravce označil také za zemského škůdce a, a tak dál. Mnozí to komentují i z trochu jiného pohledu sporu mezi a managementem a zaměstnancem. Komentují to jakoby zásahy Rady České televize do managementu a následně se to projevující ve vysílání a, a dalo by se o tom mluvit ještě dlouho tak uh, určitě o tom budeme mluvit i my. Tak vlku, trochu jsem tě citoval z tvého článku, tak ti nechci vzít uh, to první slovo, protože uh, je to česká téma, tak máš první slovo i tady. No tak já v podstatě bych se, bych se opakoval, já nic nového nic nevymyslím. Eh, Václav Moravec prohlásil, že eh, zkrátka není schopen plnit veřejnoprávní službu a proto, proto odchází a tu veřejnoprávní službu není schopen plnit proto, že po devíti letech byl v podstatě donucen pozvat Tomia Okamuru do svého pořadu. Tomio Okamura těch devět let zasedá v parlamentu, Tomio Okamura těch devět let je předsedou eh, parlamentní síly, dostává opakovaně mandát od voličů Tomio Okamura eh, byl v těch devíti letech, co nebyl pozván, vedle předsedování své partaje, tak byl taky místo předsedou eh, sněmovny. No a teďko je, teďko je třetím nejvyšším ústavním činitelem země. A eh, na základě rozhodnutí většiny poslanců, a to všechno pro Václava Moravce, není žádný důvod, aby byl tento funkci, funkcionář pozván do jeho pořadu. Ono tam prostě nepustí. Já vůbec nechápu, jak je takovejhle přístup, přístup možný. Tomio Okamura není můj eh, šálek čaje a nikdy jsem ho nevolil. A kdyby, kdyby nedošlo k válce s Iránem a nezaznamenal jsem prohlášení pánů Babiše Havlíčka, tak bych řekl, že ani v dohledné době nepřipadá v úvahu, že bych třeba zvažoval, že budu volit SPD a Tomia Okamuru. No. Ale může se stát, že e, když se dožiju příští vole, že nebudu mít prostě na výběr, že tam, že všichni budou horší než on ještě. I když to je, to je pro mě představa mimo mojí fantazii. Ale kdybych tenhle pořad moderoval já, tak rozhodně Tomio, Tomio Okamura by dostal pozvánku, stejně tak, jako by dostal eh, pozvánku někdo, někdo mě tak nesympatický, nepoužiju, nepoužiju slovo odporný, jako je například eh, Jiří Pospíšil nebo Vít Rakušan. Můžu k něm jít, eh, nebo eh, paní Eva Dekroa, můžu k něm mít tisíce, tisíce výhrad. Ale vzhledem k tomu, že za nima stojí určitá nemalá porce voličů. Vzhledem k tomu, že zastávají nějaký politický úřad, který má vliv na chod země, tak bych je přece, přece pozval a je to, je to normální. Eh, já jsem, eh, ty si řekl, že eh, jsem tu televizi přišel, že to je zástupný problém. Ne, já jsem, eh, ta televize není zástupný problém, ale e, pro tu demonstraci, ale televize není zatím dost velký problém. A televize byla jednosměrná hlásná trouba. Nás e, pro slovenský posluchače, to, co vy jste měli e, s vaší slovenskou televizí, tak my si prožíváme s českou televizí. Tam si zaměstnanci taky myslí, že to je jejich a e, zaměstnancem mohl být zejména ten, kdo hlásal ten jediný a vždycky správný názor. E, ty ostatní nebyly připuštěný, e, připuštěný a výběr hostů tomu odpovídal a vede, vedení poderování e, diskuzních pořadů, jak by jsme. No a Václav Moravec byl, to byl korunní pořád, takzvaný rodinný stříbro. A tento s Tomiem Okamurou dovedl do absurdního konce. Podle něj Tomio Okamura nemá v české televizi co hledat. To je, je, je s podivem, že, Tomio Oka, že eh, Václav Moravec a jemu naroveň postavení neřeknou, víte co, my toho Okamuru nebudeme zvát, no a eh, protože ho nebudeme zvát, tak e, chceme, aby česká televize nevybírala televizní poplatky od těch, kteří, kteří volili, kteří jsou voliči Tomia Klamury. To, to jako nikoho, nikoho z nich ani nenapadne. To, to je zřejmě, e, peníze prostě nesmrdí, ale smrdí ten, kdo um, reprezentuje voliče, jejichž peníze nesmrdí. Uh, to je něco, co já ne, neumím unést a divím se, že to Moravcovi tak dlouho procházelo. A jestliže takovýhle člověk kvůli, eh, kvůli Okamurovi praskne dveřma, tak pro mě to znamená, že ten člověk je duševně, eh, duševně poněkud pochromaný, a hlavně, hlavně to za mě ukazuje jeho malost. Já jsem byl zvědavý eh, v souvislosti No. Můžu jenom, já ti do toho skočím, protože myslím si, že je mm. úplně ideální čas. Já mám tady totiž eh, připraveno audio z mnoha rozhovorů s Václavem mhm. Moravcem, který vlastně přesně to, co si teď říkal, tak eh, on byl na to tázan a já jsem to audio si pojmenoval pro sebe odpověď Vlkovi. Takže teď ti přesně no, přímo Václav, Václav, Václav Morec ti řekne, proč to bylo tak, jak to bylo, jak to vidí. Tak, to byste vzkázal tomu voliči SPD, kteří cítí, že tam není reprezentován a který se možná ptá, kdo vám dal mandát rozhodovat, který zástupce, kterého voliče má právo ve veřejnoprávném prostoru mluvit v otázkách Václava Moravce. Tomu voliči bych skázal jedinou věc. Ať se podívá na analýzy společnosti Mediatenor, která jako nezávislá společnost měří pro českou televizi zastoupení jednotlivých politických proudů v diskuzních pořadech České televize a zjistí, že SPD celou tu dobu byla v otázkách reprezentována. A Přece reprezentace SPD neznamená, že tam nutně musí být Tomio Okamura, protože tvrdím ještě jednu věc, mm -hmm. že vám Máli být žurnalistika svobodná, máli být médium veřejné služby aspoň trochu svobodné, tak nemá být samoobsluhou politiků, kdy jeden politik, ano, je to Tomio Okamura, který si vyzkoušel, jak je možné udělat z české televize samoobsluhu. Že vám nejdříve v letech 2014-15, a to je možné si dohledat, si stěžuje na frekvenci zvaní hostů. Tehdy to nedělal přes radu. Pak se ta situace po roce 2020 tím, že si tam navolil své radní, přihlásil se k ním. Ti byli nejagresivnější v prolamování té, té redakční autonomie, hmm. tak začal ty tlaky vytvářet uh, na radu a, a dramaturgie toho pořadu Andrea Majstrovič, Hanka Andělová, já tým těch lidí, kteří ten pořad tvořili, tak eh, na lékárnických váhách zvažovali, jak je možné se tomu vlastně, když jste zmínila šťastné pondělí, tak ta, eh, ta událost, která jasně ukázala, jak zranitelná je česká televize, protože eh, zpravodajství pod vedením Petra Mrzeny už v dubnu roku 2021 po usnesení, které prosadila většina té rady, že je málo zastoupená SPD, tak měsíc poté 41krát vzali Tomio Okamuru během jediného měsíce, necelého měsíce, což šťastné pondělí spočítalo, do všech pořadů České televize. No to je hmm. ta samoobsluha, o které stále mluvím a my jsme se tomu bránili. No, tak to je odpověď Václava Moravce, neboli... No, tak to, to je odpověď pro hlupáky, tohle. Nikoliv pro mě, protože Tomio Okamura je demonizovaný. Tomio Okamura, eh, já se na to dobře pamatuju, kdy Tomio Okamura eh, spočítal a předložil, eh, že opravdu SPD byla zvaná naprosto podprůměrně nebo disproporčně ke všem ostatním politickým stranám. Pak se to začalo, začalo trochu, trochu eh, zlepšovat. Jestli byl někdy v nějakém úseku v měsíci 41 krát, nevím, a nebudu to spochybňovat, eh, protože to nevím, ale eh, jednu věc eh, vím zcela určitě. O obsazení televizních rad, pokud vím, tak rozhoduje parlament. A ten démon Tomio Okamura, tak si v roce 20, kdy nebyl součástí vládní koalice, tak si představ si, že si prosadil radu a teda nechápu, jak to s 20, s 20 poslancema mohl moh, moh udělat, ale e, je to, je to démon. Jo. On si prosadil radu a ta rada začala drtit chudáka Václava Moravce. Jestliže Václav Moravec měl ten pocit v roce 20, tak se divím, že tam vydržel ještě pět let. Co ho k tomu pudilo, jako, aby, aby tam vydržel? To, to, jak, eh, to je zajímavé, že tohle nevysvětlil. Čili Eh, jestli někdo věří tomu, že jeden Tomio Okamura, tenkrát z 20 poslanci, si, do, si dokázal navolit radu, no tak um, hold ten člověk věří, věří i na to, že země je plochá deska, eh, kterou na svých hřbetech nesou čtyři velký sloni. Nic jiného se k tomu, eh, se k tomu nedá říct. Abych s ním byl opravdu rychle, rychle hotový s Václavem Moravcem z Václava Moravce se stala velká hvězda, protože já jsem byl zvědavý na to, jestli opustí jenom, jenom otázky Václava Moravce, anebo jestli skončí taky s pokusem Václava, Václava Moravce. Končí. E, nevadilo mu, nevadilo mu ty otázky po tom, co ta rada byla proti němu. Tak rozšířit ještě o jeden pořad. Za mě to je zvláštní. To je zvláštní ústrk teda, jo. A a hold, eh, když se cítil nesvobodný, tak s tím mohl seknout dřív. Škoda by ho nebyla. Já pamatuju jinýho Václava Moravce. Já ho pamatuju ještě, ještě eh, v době, kdy vysílal eh, politický rozhovory na frekvenci 1, který jsem poslouchal vysloveně rád a kde jsem si říkal, jo, ten Moravec to je borec. Jo. Pak si ho vzala televize do tohohle diskuzního pořadu a bylo to v pořádku. Jenomže ono nějak probíhá takovýto spančtění. Eh, já jsem ho pozoroval na lidech, kteří byli normální, než šli do vrcholní politiky. Pak najednou s funkcí spančtěli a už to nebyli normální lidi. A zrovna tak to funguje u nějakých novinářů. Pamatuju, eh, pamatuju mladýho železního, když byl v českém rozhlase a byl taky děsně fajn. To, to, to, ten nabob, co se z něho stal eh, potom, když se dostal do české televize, kdy se stal mistrem světa ve skákání do řeči, No tak eh, to, to, to bylo neskutečný. A Václav Moravec ten prodělal úplně stejný proces. Václav Moravec je postradatelný. A ten, eh, ten rachot, který okolo jeho osoby tak je zcela nezasloužený. A když jsme, je zajímavý, že ta dáma, která mluvila Eh, s Václavem Moravcem, tak mu nepoložila jednoduchou otázku. Pane Moravče, jakým způsobem jste zajišťoval svoji neutralitu nebo svoji objektivitu, v roz, když jste si tam zval hosty vládní koalice, tý minulý, myslím, když eh, jste hlavou spolku, která, který si říká Eh, středoevropská observatoř pro digitální média. No, ukázalo se, že te, tento spolek získal od minulé vlády, od Fialovy vlády, aby to bylo jasný, grant ve výši 22 milionů korun. Ale co je, co je 22 milionů korun a nějaký grant? Ale od ministerstva průmyslu získal státní zakázku za 172 milionů korun. To jsem nenašel já, to našel někdo jiný, ale je ta informace je neprůstřelná. Takže, eh, takže Václav Moravec vedle, vedle svého televizního působení tak má ještě tenhle biznis s tou, eh, s tou svou takzvanou neziskovkou a celkově od minulé vlády vysosal 200 milionů korun, když to sečtou dohromady. Za těchto okolností se ptám, jakým způsobem byl motivován k tomu, aby kladl nepříjemné otázky nejenom tehdejší opozici, to znamená Babišovi, Okamurovi, který ho nepozval a já nevím komu všemu, ale aby, aby ty nepříjemné otázky kladl taky, taky eh, Fialovi, Rakušanovi, eh, s, eh, s, já nevím, Jurečkovi a tak dále, a tak dále, těmhle lidem. Když od nich dostal 200 milionů korun. O tom, o tom se prostě nemluví, na to se ho nikdo nezeptá. A e, on říká, taky, taky říkal v tom, že, že přece SPD byla zastoupená a že e, zastoupení SPD neznamená, že tam musí být předseda té strany. Proto jsem, proto jsem už v tom úvodním antré říkal, že těch devět let, co ho tam nepozvali, už byl místo předsedou sněmovny, což je funkcionář státní a byl také, eh, teďko je třetím nejvyšším ústavním činitelem. A přesto, přesto jeho pozvání jako Václav Moravec neudejchal. Co si vlastně o sobě myslí? co si, co si představuje, co, co tím chce říct. On je ten, který bude určovat, kdo do české televize smí a nesmí. On je přece moderátor. Kdyby, kdyby, eh, zkus si představit sebe, kdyby Borísek si pozval do vysílání šimpanze Pepu a řekl, Intibo zmoderuj ho, tak by si měl na výběr ze dvou variant. Říct, dobře Borísku, já to zkusím, a nebo říct Borísku, já to dělat nebudu. Já, já šimpanze Pepu nerozmluvím. Jo. V obojí je, v obojí je e, akceptovatelný, ale e, ty víš, že to není tvoje, že, že, že slobodný vysílač není tvůj, že, že tady funguješ ne jako zaměstnanec, ale jako dobrovolný zaměstnanec. Jo. A funguješ. Je... No. Ideální situace pozvat Boriska přímo do vysílání. <laughs> tak Borisku, vítám. tě. <laughs> Ďakujem ti pekne. Tak musím ja povedať, to, že, že aj... preto ma pozývaš do relácie, ho musíš odbehnúť, tak? Ano, ale zároveň vlastně je to úplně ideální moment na to se zeptat přesně, co by se jako dělo, jak ty to vnímáš. Teďko vlastně můžeš být jako v úzovkách majitel, majitel a média. Jako zkusit to představit tak, že samozřejmě eh, pro posluchači řeknu, že ve slobné vysílači se to neděje. My tady to řešíme koncenzem. Tak já se schválně zkusím zeptat, jak ty bys to vnímal přesně to, co říká teď Vlk, že bys si jako zašel za, za mnou, když, když to říkám já, a ty si a řekl si teď, no, teď eh, máte intipovo okénko, tak ty si tady ale musíš pozvat, nevím, pana Gašpara, nebo pana Kotlebu, nebo pana někoho a prostě musíš tu relaci udělat. A jestli, jestli to vlastně tak, že vlastně bys to cítil tak, že by si měl tu autoritu říct, že tenhle člověk konkrétně tam prostě musí přijít, anebo jestli je to tak, že by si řekl, když to převedu na nějakou, nějakou eh, řekněme, veřejnoprávní roli, že by se byl v podstatě spokojený s tím, že ve všech intibových okénkách prostě pan Kotleba nebo zástupce Kotlebovců nebo jakýkoliv strany v tomhle případě bude jednou za čas, nemusí to být zrovna on, ale když to bude tak, že tam prostě to bude odpovídat tomu, kolik mají poslanců v Národní radě, takže je to vlastně v pořádku. Mě zajímá vlastně teď ten tvůj pohled, i když tě Vlk zmínil, tak pojďme to rozebrat a trošku tě Ja by som rád, ale já sa přiznám, že já tomu jako akoby stále nejak mm, sa, nerozumiem tomu, že ten Moravec, lebo takto, ja priznám sa, že mňa Moravec absolútne nezaujíma, ani jeho odchod, takže som túto jeho kauzu ani nesledoval. A viem, že, viem, že z televízie odišiel, ale netušil som doteraz, kým ste sa o tom nerozprávali, že čo je za tým, ako tam on nechcel Okamuru a tieto veci mne absolútne unikali. Takže e, celkom nerozumiem. Ešte skús mi to možno raz tú otázku, že čo, že, ke, že či, teraz som to nechápal, že či, či ty, akože ja ti mám niečo zabrániť ako moderátor byť tu u nás nejakého hostia, alebo ako to je? Ako... Ne, ja ti to skúsim no, asi vysvetliť. Asi, asi ja, no. odišiel, no. že on musel odísť, tak mi to skús ty preložiť, Roman, lebo obávam sa, že aby som to, aby som to zle nepochopil tú vec. No. Aby bolo jasné, e, no. uh, takto, uh, on to síce nakoniec poprel, uh, Uh, Moravec mal nejaký osobný problém s uh, Okamurom. Uh, tolerovalo sa to, že napriek tomu, že to bol predstaviteľ parlamentnej strany, v jeho relácii, ja neviem, 8, 10, 12 rokov je už, po, od, keď, keď zoberieme, odkedy je senátor, no. ale keď ešte zoberieme senátor a potom bolo úsvit priamej demokracie a no. teraz dvakrát to, čiže cez 10 rokov, minimálne rok a pol bol senátor, možno, možno okolo dvoch rokov, čiže v politike je 10-12 rokov a tri volebné obdobia e, v rámci poslaneckej snemovne. A on ako osoba, napriek tomu, že je predseda politickej strany, napriek tomu, že bol, teda neviem, či bol podpredseda, lebo viem, že nechceli ho e, poslaneckej Pod, snemovne, ale bol teda výrazný... Byl, Hej, dobre, místo predseda. Jo. Takže ho nikdy do svojej relácie, ktoré akože výkladnou skriňou o, o, teda, o tej 12. a tak ďalej nepozval. No a teraz sa stal tretím najvyšším ústavným činiteľom a skrátka mm, e, tlačili na neho, že teda po 12 alebo 11 rokov v politike mm. a ako tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, že bolo by záhodno ho no, pozvať. No, no a e, v podstate e, primadona Moravec povedal, že jemu nikto nebude hovoriť, že tretí ústavný činiteľ eh, sa kvalifikuje na to, aby išiel k veľkému Moravcovi a keďže ho do toho dotlačili, mm -hmm, no tak, tak eh, to síce teda ustal, ale abdikoval, lebo to je neprípustné od jeho vedenia, od dramaturgie Českej televízie a od otázok mm. Václava Moravca, aby <clears throat> tretí ústavný činiteľ proti jeho voli tam išiel. Mm. Uh, urobil takú reláciu, kde boli bývalí predsedovia parlamentu, bola tam Pekarová Adamová, neviem, či aj Nemcová, a e, toto poníženie, že ho donútili, aby e, e, jednoducho prijal e, takého vyvrheľa, je hrubé porušenie jeho osobnej mm -hmm. žurnalistickej integrity a porušenie verejnoprávnosti a on s tým končí. Potom síce ako, aby som bol pravdu, však nie, že by sme tomu verili, ale povedal, že to nie je kvôli tomu, že Orkamura, ale kvôli pomerom a, a atmosfére a neviem čomu všetkému, ale tu ide jednoducho o to, že, že eh, skrátka moderátor si povedal, že nie, že ano, on ano. bude rozhodovať, kto smie a kto nesmie ísť do jeho relácie. Hej, ale som, ja som akoby, toto som rozumel, tento príbeh, len, len som nerozumel, ako, akože keby sme to skúsili na mňa napasovať, že komu, akože ja by som teraz niekomu zabránil. Že alebo keby že... si Intibovi povedal, že musíš ísť uh, do relácie, neviem, Kotlebu, alebo ja neviem, Šimečku, alebo ja neviem koho, však samozrejme ty slobodný vysielač nemá, nikoho nekadruje, hej, hej. Ale, ale akože Intibo by ti povedal, že to je nepripustné a že, že teda ty v žiadnom prípade nesmieš nikdy nič mu povedať, mhm. lebo mm. on je taká primadona, že on a jedine on a nikto než on e, nerozhoduje samozrejme, lebo on je etalónom verejnoprávnosti ano, ano. a ty ako vlastník toho média v podstate si nepodstatný. Tam, vieš, to je úplne jednoduché, toto netreba ako by dávať ani na nejakú takú že porovnávku vysielača a mňa. To je úplne jednoduché, tá <laughs> Moravec nemá absolútne žiadne právo rozhodovať o tom, že ktorí hostia môžu do verejnoprávneho média chodiť a ktorí nemôžu. My akože my, sme si podľa mňa na úvod mali uvedomiť presne ten rozdiel, že my sa tu bavíme o verejnoprávnom médiu, my sa nebavíme o komerčnom médiu. My sme si zvykli na to, že v komerčných médiách to naozaj tak funguje, že si ten moderátor môže vyberať a nevyberať, dokonca sa tu dejú šialenosti v komerčnom médiu, ja neviem, typu Express, kde, či kde som to videl, tohto závodského, ktorý sa už ani nehrá na nejakú, vieš, že, že aspoň bude dávať nejaké kritické otázky. Teraz som pozeral nejakú debatu, kde mal Lexman a, a oproti sedel, Aha. teraz neviem, kto už, proste niekto zo Smeru, myslím, a ten, ten závodský, to bol, že Lexman a závodský proti tomu nejakému koaličnému poslu. A ani sa nehral, ale, ale, ale dobre, je to nenormálne, je to proti všetkým tým moderátorským, novinárským zásadám. Dokonca akože za normálnych okolností, keby si toto dal na mediálnu radu, tak by toto malo takýto podnet mať šancu uspieť, lebo ten moderátor sa naozaj ani len, že nesnažil, práve naopak. Čiže ale, ale akože dobré, už akokoľvek pri tých komerčných médiách sme si na tieto šialenosti zvykli a povedali sme, dobré, majú nejaké zameranie, majú svojho majiteľa, e, ten e, má nejaké svoje preferencie, bodka. Ale takéto niečo za žiadnych okolností nemôžeš ani len pripustiť, ani len myšlienku pripustiť, že by takéto niečo mohlo fungovať v, v, v, vo verejnoprávnych médiách. Samozrejme, že sa to deje. Samozrejme, že sme tu mali večere s Havranom, kde sa volali traja hostia a plus moderátor mal ten istý názor. Ale ešte tak už aj na takúto bláznovinu sme si zvykli, ale akože šialenosť typu, že moderátor povie, že on, on nezoberie ústavného činiteľa do svojej relácie, lebo on s ním má nejaký problém, tak vravím, vedel by som to po, pri zažmorení všetkých otvorov proste nejako stolerovať pri komerčnom médiu, lebo, lebo dobre. Ale že pri verejnoprávnom tam nie je o čom debatiť tam, tam sa diskusia skončila, akože vy nemáte právo, pán Moravec, absolútne žiadne právo rozhodovať o tom, kto do verejnoprávneho média má právo prísť alebo nemá právo prísť. To médium si platia proste ľudia, cez koncesionárske poplatky, aspoň myslím, že to tak je ešte stále v Českej republike, takže vy nie ale, ste ale ten... Už nebude, ale už nebude. Ale zatiaľ to, ešte tak, to je. tak je. ale už dlho no, nebude. No, čiže tam, tam absolútne nie je o čom sa... Podľa mňa, tam sa nie je absolútne o čom baviť pri tej, práve preto, lebo je to verejnoprávne médium. Ja, ja len chcem, a nie, že na obranu uh, teda českej televízie, ale dajme si taký ako jemný kontrast, že uh, ja samozrejme pravidelne sledujem uh, udalosti, komentáre, uh, všetky tie interviu a podobne. A ja teda musím povedať, že ako v týždni minimálne trikrát tam boli ľudia z SPD, minimálne od tej 22. aj v mnohých ďalších a e, interpretácia, alebo teda takto v Barandove bol ako varený pečený, dobre, to je zase, ktorá ho extrémne e, nadužívala, myslím, že chodil veľmi často a veľmi bežne do e, príjmame, e, CNN Prima News a e, tam bol úplne aže brutálny kontrast voči e, LSNS, ktorá bola v verejnoprávnej médiu jedenkrát ročne. Tak ja som práve vtedy hovoril, že teda SPD, ktorá je akože extrémistická strana, akože nálepka mainstreamu, tak bola v českej televízii vždy relatívne veľmi slušne reprezentovaná. A to zase, ako musím naozaj povedať, to, že v konkrétnej jednej relácii nebol, uh, je na míle vzdialené. E, v podstate Taraba sa stiažoval, že bol druhý najaktívnejší e, politik na, na Facebooku a e, v priebehu 4 rokov bol dvakrát v verejnoprávnej televízii a v podstate LSNS bolo naozaj, že totálne vytes, ale že totálne vytesňovaná. A v tomto zmysle SPD a osobitné Kamura bol v mediálne akože veľmi pokrytý s výnimkou jednej relácie. Hej? Takže toto je, akože, zase, aby sme povedali na, na pravú mieru, dnes je situácia na Slovensku taká, že e, existuje tichá dohoda, tichá dohoda aj verejne deklarovaná, bola, ale bola ne, efektívne a nedostatočne uplatnená, že budeme e, odmietať do diskusie Olano. A chvíľu to aj tak bolo a oni sú o niečo menej reprezentovaní ako ostatné médiá, e, ostatné strany, ale inak naozaj ten princíp je vždy e, posvetný, koalícia, opozícia, u nás je práve problém, že každý deň je 6 diskusných relácií, to je 12 politikov, 6 koaličných, 6 opozičných je a je to už strašne sa to točí a strašne sa to opakuje a teda kluby, ktoré majú 40 ľudí, tak tam aj môžu striedať ľudí a niektoré kluby sú na tom katastrofálne a to už je až, až príliš, až príliš pre uh, akože prediskutovávané, to sa mi zdá, že už je obrovská uh, nad devalvácia doslova, ale to, o to nejde. Napriek tomu LSNS bola totálne ostrakizovaná a to bolo oveľa vy, vy, vykričnejšie, alebo teda oveľa to bola oveľa väčšia pes na oko ako to, čo sa robilo s SPD. SPD nikdy nebola mediálne potieraná. No, Intibo, tak ti už odovzdávam slovo. Děkuji za zástup. Tak eh, možná, Romane, on pověděl svým vstupem si dokázal, že si naprostej dezolát. Áno, a ja som na to, ale ja už som na to hrdý, samozrejme. No, no ja doufám. Hrdé, hrdé ocelnenie, hrdé ocelnenie. No. Presne tak. Tak e, vlastně jsem rád za tenhle vstup, protože ten do toho přinesl trošku jiný pohled, když jak po myšlenom tak jsem rád, že to tak i hezky časově vyšlo. Normálně jenom si zmínil Olano, jako já když na no tak dívám, tak bych řekl, že Olano bylo v hlavní a v STVRce za poslední půl rok, tak možná jednou. Jako. Myslím si, že to je totální nula. Jako. ne, ne, nie, bolo určite viacej a bylo ještě aj relácie, lebo ako, a pozor, v hlavných diskusných reláciách je jedna vec, to sú tie nedelné, ale každý deň máš 5. O 12.30 začína tá trojka, takisto ako v verejnoprávnom rozhlase, potom je, to je z prvej ruky, potom máš e, s Anou Vargovou každý pracovný deň o 17.00, 17.05 e, máš e, joj analýzy, E, potom máš e, o 19.50 téma dňa a udalosti 20.10. To znamená, každý deň máš 5. Keď si zoberieš všetky tieto, tak bolo ono. A ja osobne. som bol trik alebo krát s e, Grendelom, to je jediný človek z Olana, s ktorým som ochotný diskutovať ale Šipoš bol, Jakab bol viackrát v tých hlavných reláciách, čo sa týka, dokonca raz som bol v Markíze, Dvakrát som bol v Markize s Grendelom a bol ja. som aj v STVčke. Ja som odmietol so Šípošom, lebo s ním sa naozaj nedá. To akože naozaj ľudia, ktorí preražajú všetky dná, tak to, to nie. A áno, s e, Matovičom striktne odmietajú chodiť e, v podstate všetci ľudia, lebo tam nemá žiadnu e, pridanú hodnotu a nikdy nikoho ani v najnáhlejšom pometení zmyslov nenapadlo pozvať niekedy pročka, hej? lebo to je tak neskutočný veľmi akože taká stoka, že tam to akože je v pohode. Ale tam naozaj nie je kto. Tam sú traja extrémne agresívni ľudia, s ktorými neexistuje diskusia a potom sú tam neme tváre. No, já jenom řeknu k tomu, určitě by se o tom dalo mluvit, protože tohle téma je opravdu široké, ale také čas běží a už bychom vlastně měli číst i maily posluchačů, tak já jenom využiju ke dvou věcem. A samozřejmě, vážení posluchači, můžete se našich hostů ptát. Můžete psát své otázky na e-mailovou adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk nebo přes naše webové stránky pod zeleným otazem otázka do studia a po 22. hodině otevřeme také telefonní linku 048 381 0101 a než se k ní dostaneme, tak já tuhle nabídku v úvozovkách, když se tady bavíme o televizních diskuzích, ještě použiju k poslednímu tématu, které vezmeme před těmi maily. Ale vlastně to bude jeden z příkladů toho, jak to v těch eh, nedělních televizních diskuzích vypadá, protože právě v televizi TA3 se v neděli potkali Andrej Danko a Michal Šimečka, tak si pustit kus z téhle debaty, vlastně takový ten výživný kus, který nás už dostane k tomu tématu si pána v týchto veciach. Ale a preto vám ja máte v domácej iba... kuchyni, áno, ale, ale nastavené raz, procesy, lebo ale ešte pri tom raz, zákone. V sobotu ale, urobí Eštok tlačovú konverzu a vy sa tvárite, chcete, ako keby ste nebol súčasť ale Ešte, nie, ja som to nevedel. Normálne vláda si niečo Nie, schválila bez áno, súhlasu premiér, koaličného partnera. Ale veď vládu riadi premiér. Vládu riadi premiér. Boli tam ministri, dostali na stôl hotový tento návrh a nikto nemal k tomu šancu čo povedať. Tak toto je ten problém koalície, ktorý by sa mal riešiť kuchyni a nedá sa riešiť, preto o tom musíme rozprávať. Pretože premiér má nejakú komunikáciu, tam mu Gedra niečo vymyslí, o ráno postaví sa v nedelu o 9. ako minulý týždeň tlačovka, nemajú byť relácie v nedelu. Bum, 4 relácie v každej smere. Ale keď sa ideme baviť, a ja súhlasím s obmedzením relácií, tak si k tomu sadíme seriózne. A toto je to, čo mňa trápi, že, že proste použijú vás pri podpise koaličnej zmluvy a potom vy sa musíte bus dostať do fázy vydierania, a ja som nevydieral Fica za ministerstvo, ja som ho dotlačil do kúta za zrušenie transakčnej preživnosti, za nižšie dane, za viac peňazí do športu. Tam som ho tlačil do kúta, ale ja nebudem ho vydierať, aby mi dal funkcie alebo nejaké pozície. Šimečka, Čo sa týka toho úradu, no, ako je to, to hamba. Ja k tomu úradu. Áno, to ja, počkajte, len doplejte, ja len techniku, aby ste vedeli. Je to hamba, že to musíme zrušiť to, čo sme zrušili, a že to blokuje eurofondy. A technika, ako Som to zvedavý, urobiť? kto bude na to braný na zodpovednosť. Pretože to nie je len tak, že teraz máme tu takú kauzu, takýto problém. Ja by som napríklad chcel vedieť, kto toto vysvetlí e, v parlamente. No a tak pre... ale to, to je akože úplne jednoduchá otázka. Keď, keď hovoríte, že Eštok dal v sobotu tlačovku, a, tak ale, ale, rovno ale, viete kto. Ale, ale to pripravoval aj úrad vlády. To znamená, a máme tu aj predsa ministra spravodlivosti a máme tu aj nejaké e, ministerstvo zahraničných vecí. No dobre, kontakt... tak potom čo, Eštok bol iba pán... figurka, ktorá to predložila na vláde? Alebo Matúš Eštok podlahol tlaku. Áno, bol využitý. Toto... To, že to bol zbytočný zákon, je pravda. A to, že to zablokovalo fondy, je hamba. A no. zodpovednosť si niekto musí vyvodiť. Je otázka na predsedovi vlády, koho do, za to dá do Ja čakám zodpovednosť voči tomu, ale nehovorte, že my sme nejakí na vláde amatéri, ktorí nevieme, o čom hlasujeme. To ale pán Danko, to pomenujte, ale... koho má dať premiér do A však toho, kto to pripravoval, celý legislatívny tým a ten, kto to komunikoval s Európskou úniou, pretože mne osobne Tomáš Drucker zavolal a povedal, či bude mať problém to zrušiť, lebo bol v Bruseli a blokovaním, myslím, plánu obnovy a o nejakej tranže, je tento zákon. A toto je prúser. Tak, Andrej Danko, hned den poté, co byl zvolen znovu na čtyřleté období předsedou SNS a samozřejmě ten sněm jako takový pracovní měl své výstupy a leco s tomu řeknou výroky, které no, zazněly na tiskovce a budu citovat i Romana, ale zejména Andreje Danka a to jsou vlastně věci, které si tady aspoň rozeberme, když tady Romana máme, tak možná i pro vás, vážní posluchači, kteří byste chtěli vidět, jak to teď bude se SNS, tak já budu číst a uvidíte. A, takže Slovensko je stagnuje, říkal Andrej Danko, máme pocit, že Slovensko stagnuje, za dva a půl roku vlády pod vedením Roberta Fica jsou opakované fráze, jedno se dělá, jinak se koná a že Slovensko si zaslouží něco jiné, než jako konflikt mezi Igorem Matovičem a Robertem Ficem. Šéf SNS dále uvedl, že chce být alternativou pro zklamané voleče strany Smer SD a Roman Michalko, když začnou těmito výroky, tak informoval, že Slovenská národní strana v budoucím období nebude automaticky přitakávat všemu, co přijde z koaličních ministerstvech a budeme budeme se víc vyjadřovat ke, všet, ke všem věcem, řekl Roman Michalko. Tak, Vlku, zeptám se tebe, protože když bych vzal ty jednotlivé výroky, tak hypoteticky by si mohl spadat do skupiny zklamaných voličů vládní koalice a strany Smer SD, a tak Andrej Danko by tě oslovil, fungovalo by to na tebe? V žádném případě. Co jako Andrej Danko je podle mě eh, mrtvej kůň a Nevím, jak bych musel být eh, zklamaný, abych nasedl na mrtvého koně. A důvody? Tam možno treba vysvetliť aj ten kontext toho zákona, lebo myslím, ne, ne, nevie asi podrobnosti a akože uh, in media zre si pustil nejakú vec bez uh, intra alebo bez uh, antre teda, čiže aby sme vysvetlili a potom možno, že je na mieste ten, uh, tá otázka. Takže najprv uh, koalícia vyzerala ako banda absolútnych hlupákov. My sme, e, ako bolo povedané, skratené legislatívne konanie e, je možné iba vtedy, ak zasadne vláda a vláda požiada parlament, aby išiel do skrateného legislatívneho konania. V sobotu bola mimoriadna vláda, kde sa pripravil zákon, ktorý sa mal rušiť alebo zlučovať úrad pre oznamovateľov. V princípe e, sme za to, aby tento úrad nebol, určite nebol v takom znení a tak Uh, eh, umožňujúci také zneužívanie, aké bolo, to znamená, že z vyšetrovateľov robili oznamovateľov a uh, eh, dôvodne podozrivých z ťažkých zločinov uh, dali pod ochranu. Takže toto bolo v poriadku. V rámci debaty hovorilo sa, nerušte tento úrad, Eh, sami ste si ho dali do plánu obnovy, stali ste dali, že v podstate je to inštitúcia, ktorá má chrániť uh, teda oznamovateľov, whistleblowerov. Eh, keď máte problém, to nám rodí, nechcem povedať, že dobromyselné, ale e, opozícia, e, sprecizujte kompetenciu štatutárov úradu, aby naozaj bol striktne povedané, kto je to oznamovateľ, aby v do tej definície nemohli byť vyšetrovateľia, ktorí utilitárne a absolútne e, účelovým spôsobom dostali ochranu a v podstate sú teraz e, e chránené tieto. E, toto sa neurobilo a Prežili sme jednu ťažkú obštrukciu, 6 rokovacích dní nám zasekala opozícia a e, ten na, na, úrad sa zrušil, respektive zlúčil, miesto nahradil sa iným úradom, ktorý ešte dostal nejakú inú kompetenciu. Okamžite to išlo na ústavný súd, okamžite e, európske by to dali na, e, v podstate e, lobovali v európskych štruktúrách a výsledok bol taký, že ústavný súd dal predbežné opatrenie, ktorým zrušil e, účinnosť tohto zákona, a ešte takto, prezident to vetoval a my sme potom e, ešte v ten deň veto, o druhej prišlo veto a my sme to potom prelomili ešte, ešte v tom večeri. A to bol ten deň, kedy vznikla až fyzická potýčka, tam bola tá hysteria, kde tých, ja neviem, koľko to som mal, z 95 decibelov, či koľko napískali s píšťalkami, e, kedy sa tam hádzali fľaše a v podstate bola fyzická inzultácia. To bolo 11. decembra, v podstate predposledný deň schôdze. A nakoniec sme ako hlupáci, my sme teraz, keď e, e, ďalšia tranža 650 miliónov z fondu obnovy nám bola blokovaná, pretože sme zrušili tento úrad, tak potom vlastne vláda alebo premiér poslal, neposlal, napísal uh, prílepok k zákonu o pamätníkoch, čo je ďalšia akože gol do vlastnej bránky, tá legislatívna eh, no, ako to nazvať, nechcem povedať, že tupota, ale akože naozaj hanebnosť, že my sme zrušili zrušenie. Mal premiér tlačovku, že v podstate je to aj tak mŕtvý zákon, tak vlastne rušíme to, čo sme krvopotne rušili. Hej? No a teda prešlo to, samozrejme, že opozícia nás vyfliaskala zľava správa, Uh, boli sme za úplných hlupákov, všetci nám nasadzujú psiu hlavu a, a pritom sa to možno, že mohlo urobiť inak. Ja si myslím, uh, že ten ústav, úrad, keď už raz je v poriadku, urobme ho tak, aby sa nedal zneužívať. Precizujme kompetencie, ale nerobme to takto akože na hulváta. No a toto bola vlastne pointa celého tohto, že xkrát sa E, sú tri alebo štyri veci, ktoré naozaj nedávajú logiku a veľmi nám škodia. Jedna vec je, že chodia na obkaz naozaj zákony, ktoré sú skratené legislatívnym konaní a potom medzi tým ako náhle príde také niečo, tak vznikne obrovské pobúrenie v opozícii, extrémne a dlho sa o tom e, rokuje. Častokrát naozaj nie sú podmienky a nakoniec si vlastne tí ministri povedia, že oni vlastne ani ten zákon nepotrebujú. My sme mali ešte niekedy v novembri e, SLKčko a dodnes nie je ten zákon prijatý, lebo potom posla, e, minister povedal, že jemu to vlastne až tak nehorí. Čiže to je úplne že vrchol arogancie a hlúposti. Druhá vec je samozrejme Prijali sme zákon s desiatimi prílepkami, čo je obrovský problém. Je to veľmi neželaná, aj keď predsa len teda legislatívne prípustná pra pra praktika. A prezident vral, že takéto veci bude vetovať. No a samozrejme, že sú niektoré zákony, E, vznikla taká vec, že vedenie parlamentu, kde teraz chodím, teda predseda, podpredsedovia, šefovia koaličných klubov, sme jasne odkázali e, premiérovi, že e, toto nebude možné, aby 6-7 zákonov vyšlo na schôdzu v SLKčku. To naozaj, akože e, vláda berie, že parlament je nejaká, nejaká veľkovýrobňa zákonov a že sa o ničom nediskutuje a všetko sa automaticky odmáva. Za, za obrovských, by som povedal, nie že strát, ale ehm, reputačných e, nákladov, tak toto nazvem. No a samozrejme, veľakrát sa stalo, že sme prijali nejaký zákon, ktorý sme museli potom opravovať veľmi ťažko, veľmi zbytočne. E, transakčná daň mala absolútne iné odhady výnosov. E, ukázala sa, so, že to je veľmi nešťastný zákon, ktorý vlastne veľmi málo prináša, čo sa týka, alebo oveľa menej, než bolo plánované výnosov, ale má obrovské reputačné náklady, pretože je veľmi nepopulárny. A cost benefit z toho zákona je politicky ťažko mínusový. To znamená, tiež sme to potom museli krvopotné ťažko a za cenu ťažkých sporov e, opravovať. A Áno, ja si jednu vec uvedomujem, že spôsob, akým komunikuje predseda, je veľmi nešťastný. A ja to nejak žehlím a ja proti týmto osobným veciam, ja som mal aj e, v podstate môžem ocitovať e, otvorený prejav a aj kritický, kde, kde gro toho prejavu bolo, bolo, ja to poviem, lebo naozaj ma to štve. E, e, e, tuto to je, počkať Slovenská národná strana si v nedávnych dobách prešla bolestným odchodom ľudí, ktorí ju vnímali len ako výťah k moci. Stranu to oslabilo, no vieme veľmi dobre, že musíme ísť ďalej. Nie, toto uh, počkať ďalej. Prvou, a neviem, a ne, toto bude až na konci počkať. To, to je kľúčová vec, čo bolo moje posolstvo, ja to budem stále teda hovoriť a interne uh, aj diskutujeme. Preto veľmi apelujeme, sporme sa o veci a riešenia ak sa tomu dá aspoň trocha zabrániť. nebuďme v sporoch, zvlášť s koaličnými partnermi osobní. Veľmi nám to škodí a môže to vymazať množstvo dobrých vecí, ktoré sme urobili. Čiže ja, kade chodím, tak tento spôsob komunikácie sa snažím zmierňovať a hovorím, že uh, Spor je v poriadku, pokiaľ je vecný. Len v sporoch sa nachádzajú najlepšie riešenia. My sme x krát boli ten brankár na brankovej čiare, ktoré vytlačili vlastné goly koalície. My teraz otvárame diskusie o tom, že spôsob konsolidácie, ktorá je extrémne negatívne vnímaná, musíme zmeniť. Tak konsolidácia je založená na dvoch princípoch. Na zvyšovaním daní a na sekaní výdavkov. Neexistuje žiadne prorastové opatrenia. Neexistuje žiadne opatrenia na e, stimulácie ekonomiky, na cieľenie na niektoré napríklad výroby s vysokou pridanou hodnotou, na investičné stimuly, ktoré naozaj majú šancu urobiť rast. E, jednoducho konsolidácia je čiste účtov, účtovnícka. Neexistuje tam žiaden makroekonomický mozog a toto je veľký problém. Premiér si to bohužiaľ až po troch rokoch uvedomil a dal zadanie ministerke hospodárstva a ministrovi financí, aby pripravili legislatívu, ktoré budú mať aj prorastové nielen účtárske alebo účtovnícke operácie. No a <clears throat> my samozrejme máme estonský model, všetky tie veci budeme dobromyselne vnímať, oponovať, pripravovať a dávať vlastné návrhy. A e, problém je, kto ako komunikuje. Ja keď chodím do relácií, tak všetci hovoria, že vy to tak normálne viete povedať, tak vecne, bez toho. Strašne nám vadí a škodí osobný konflikt. Mne sa chvála Bohu podarilo teraz presvedčiť predsedu, aby jeden utilitárny zákon nepustil, ktorý naozaj bol osobný a verím, že budem robiť, troška sa precenuje môj vplyv, ale ja to vidím a v rámci tohto možnosti vlastne ja som dal také tri nejaké tézy, ktoré by mali definovať e, e, politiku SNS. Tá prvá téza je, že e, konflikt, pokiaľ vecný a nie osobný, je v poriadku. Uh, druhá vec je, že my sme, mali by sme mať ako ten to, to posolstvo pre, uh, pre uh, voličov byť tým brankárom, ktorý bude vychytávať vlastné goly koalície. A tretia vec je, že samozrejme musíme hľadať uh, nový spôsob konsolidácie, uh, ktorý bude aj prorastový, nie len, len šetriaci a účtovnícky, lebo toto nám chodí. Plus budeme dávať, v podstate naša koalícia trpí dvoma vecami. Systémom typom konsolidácie a neschopnosťou potrestať zločiny rokov 2023 ani na jeden z rezortov, ktorí to môžu ovplyvniť, nemáme vplyv. A ja môžem tisíckrát hovoriť, že nedá sa riadiť ministerstvo, koaličné ministerstvo inej koaličnej strany poza chrbát koaličných partnerov. Sú to ministerstva, kde nemáme ani štátnych tajomníkov, nemá žiaden vplyv, ale nejakým spôsobom riešime veci, Teraz sme pripravili e, legislatívnu ofenzívu 12 zákonov a púšťame ich už teraz v apríli, pretože v septembri je už neskoro riešiť rozpočet. Budeme chcieť, aby už teraz ministerstvo financie vedelo, aké prípadne budú nároky od teda 1.1.27, aby sme prišli aj s konkrétnymi vecami, e, kde ušetriť a kde získať. E, posledná poznámka, x e, ľudí nám dávajú za príklad Polsko, ktoré má tuším skoro 5% rast, Česká republika má niečo pod 3%, niečo 2,5 alebo 2,7, tak nejak. My sme mali 1%, 1 niečo, teraz sú odhady 0,5 až 0,8, čo je strašne málo a z toho sa nedá vyrásť. Samozrejme si uvedomujem, že e, rast e, ekonomiky Polska je spôsobený na masívnom zadlžovaní, oveľa rýchlejšom ako, ako e, teda je napríklad slovenské. Nemajú ale ústavný zákon o dlhovej brzde, ktorá ich veľmi limituje rôznymi sankčnými pásmami a sankčnými postihmi. Poslednú vec, ktorú ešte chcem, nedokážem pochopiť a je to naštvanosť predsedu parlamentu, podpredsedov, v zásade všetkých, e, e, v podstate ani smeráci to nevedia vo vedení e, koalície obhajiť. Prečo už e, premiér nepošle do parlamentu nejaký úplne marginálny zákon a nespojí ho s e, dôverou vlády? Máme bezpečnú 78 a zbytočne e, ženieme opozíciu, aby dávala ústavné žaloby. Ústavný súd sa, sa v podstate bude zaoberať a rozhodnutím chce, aby sme dali vec, ktorá nemá žiadnu logiku od, od, otáľať. Jednoducho, už sme to dávno mohli mať za sebou a jednoducho vláda odmieta, ja neviem, či kvôli arogancii voči opozícii, alebo čo, aby sme prešli touto procedúrou. Takže to sú nejaké tri veci. A posledná vec, ja hovorím, že politika je tvrdý kontaktný šport, nie je pre každého. Uh, osobné výhrady a aj nejakedy a, ataky aj v rámci koalície sú ako denným chlebom. Netreba veci brať osobné, aj keď sa to niekedy veľmi ťažko akože dá e, zniesť neosobné, ale jednoducho nie je to pre každého. Ale ja chápem, že inak to vnímajú politici a inak voliči. A spôsob e, prezentácie strany je taký, aký je Eh, bohužiaľ eh, môj silný a verejný apel na, na kolegov z sns bol taký, že asi desiatí ľudia mi pogratulovali a povedali, že fajn, ale nerobím si ilúzie, že eh, mediálna prezentácia strany sa radikálne zmení. Za seba môžem povedať, že ja nebudem nikdy osobný na koaličných partnerov, budem sa snažiť v maximálnej miere žehliť to a e, v podstate neútočiť, ale ja si uvedomujem, že veľa dobrých vecí, a urobili sme veľa dobrých vecí, nám to, nám to strašne kazí. Tak já si zase vezmu slovo na chviličku a jenom pro posluchače telefonní linka je vážení posluchači volná, takže budete-li chtít se zeptat přímo Romana Michalka nebo Volka, tak od této chvíle můžete zvednout telefon a zavolat. Tak to je věc jedna. A teď Romane, to tobě jenom, já mám taky tři věci, jenom si týkají onoho sjezdu a, a když jsem tak sledoval reakce na něj, tak i pod tvými videí se, nej, jedna z nejčastějších věcí je, no, když jste z, vlastně znovu potvrdili Danka, tak vlastně se nic nezmění, tím pádem <clears throat> vlastně vlastně žádnou změnu nevidíme, tím pádem SNS nevolitelná, když to hodně zkrátím. Druhá věc, kterou tam psali, a to byl vlastně váš výstup, eh, který se týká fozovká legionářů, to znamená, teď tam můžou být jenom členové, tím se dostáváme k Adamu Lučanskému, který eh, podal přihlášku. Tomáš Traba říkal, že ji připravujeme podat kdykoliv, ale bylo tam různé výtky, že tam vlastně nebyl a že se to nepozvali a podobně. A samozřejmě jako třetí eh, ministerka kultury, tak tohle asi potřeba ještě doříct, jak to bude. A poslední, co je, která vlastně byla výtka, kterou vlastně zažili přímo Andrej Danko v televizní debatě je. No, e, já když si vzpomenu i tady na Trikoloru, tak když tady jsme poprvé probírali, nebo jste probírali spolu s Vlkem a, e, transakční daň, tak Vlk ti říkal, že to je hloupost, a, e, že to vlastně nemáte zavádět, stejně se to stalo, takže ta výtka byla, že no jo, teď to sice kritizujete, ale od začátku jste věděli, co to přinese, protože vám to různí lidé, opozice, úřady a podobně říkali, že se to přesně stane, teď se to stalo a vy jste za všechno hlasovali, takže tri veci. No, dobre, pôjdem od konca. Transakčná daň bola súčasť, vždy keď sa prijíma rozpočet, tak tam je nejaká séria zákonov, ktoré majú zabezpečiť výdajovú a príjmovú stránku rozpočtu. Pos zastavenie transakčnej dane znamenalo nepodporenie rozpočtu. Je to zákon roka. E, prepočty ministerstva financí boli úplne iné. E, predpokladalo sa, ukazuje sa, že nesprávne, že 0,4% je tak marginálna suma, ktorá síce pri tej obrovskom množstve transakcií urobí nejakú sumu, ale že to bude nejaká zanedbateľná vec, ktorú ľudia nebudú až tak riešiť. Toto bol veľmi zlý odhad. Eh, je veľmi ľahké tie knížeci rady, že však mali ste zhodiť rozpočet. Zhodiť rozpočet znamená pad vlády. Akože každý človek s elementárnou mierou nejakého politického vedomia vie, že je to zákon roka a že to sa jednoducho nedá. Ako náhle sme ale zistili, že je obrovská rozlada z týchto, že výnosy tej dane sú také, aké sú, tak sme prišli aspoň stran, e, s takou legislatívnou normou, ktorá umožnila veľký počet ľudí, naštvaných ľudí, aby boli... E, oslobodení od tej dane, lebo SROčiek akcie je málo, ale živnostníkov je veľa. A to sa nám podarilo. Veľmi ťažko, veľmi pracne, ale podarilo sa nám to jednoducho. To bol gol do vlastnej brány, ktorú sme nejakým spôsobom za uh, ťažkých politických nákladov presadili. Uh, bohužiaľ nefunguje také niečo, že vďačnosť voličov, alebo tak, lebo nikto neurobil pre živnostníkov toľko ako SNS, ale samozrejme ich hlasy ani zďaleka neprišli ku nám. Ale dobre, urobili sme aspoň dobrú vec. Čo sa týka uh, podpory Danka jeden e, hlasujúci sa zdržal a všetci ostatní v podstate hlasovali za. Čiže situácia je taká, že napriek tomu, že možno, že je iný pohľad e, voličskej základnej možno, aj tejto strany a iný pohľad e, stranických štruktúr. E, ja sa snažím teda v maximálnej miere, kde chodím, e, komunikovať inak ale, ale chápem, že nejaká takáto vec. Teraz nastala taká, taký posun, ktorý a je otázka, že či je dobre interpretovaný alebo nie. Koaličné strany trpia krízov identity. V podstate sa nedá rozoznať, v čom je iný hlas a smer. E, teda určite hlas e, na čele s, s Šutajom Meštokom, tam to všetci teda vnímajú, že to je ako keby podpredseda e, smeru. SNS sa vymedzuje voči niektorým zlým rozhodnutiam e, smeru a hlasu a e, vyskočila na 4,8%. Tanko si to interpretuje, že to je práve vďaka tomu, že sa vymedzujeme, že sme akože zdravý rozum koalície, to znamená, keď je chyba, vieme ju korigovať. Robí to spôsobom sebe vlastným, veľa ľudí to <clears throat> nejakým spôsobom e, znepokuje a není im to sympatické je otázka, či ten nárast je vďaka tomu vymedzovaniu sa, alebo nie. Uvidíme, aké budú ďalšie prieskumy. Samozrejme, že <clears throat> sú prieskumy a prieskumy sú prieskumy v dvoch agentúr ako a Focus, ktoré akceptujeme a potom sú naozaj prieskumné agentúry, ktoré nemerajú sociálnu realitu, ale snažia sa ju vytvárať. A e, tá tretia výtka bola aká? Jedno bolo, že dokiaľ Danko, legionári. potom bolo... To... Legionári. Legionári. Legionári je tak, že tak dále. E, toto vysvetlím. E, SNS malo ťažkú traumatickú situáciu, že časť e, ľudí ju vnímalo iba ako výťah moci. Dostali sa do parlamentu a začali proste vydierať. Bohužiaľ, e, ja na rozdiel od Danka nekritizujem premiéra, že to urobil veľmi neesteticky, veľmi neeticky, ale funkčne. A to, že vydierači dostali, čo chceli. E, naozaj, nechal sa dovydierať. E, tí ľudia absolútny nonsens je Migal, ale akože Huliak tiež nemá ďaleko od toho. Nie sú dobre kompetentní, e, sú rozdrapení, e, nie sú bohviakým prínosom. Predchádzajúci ministri boli kompetentnejší, ale dobre. E, je to, ja chápem, že je to cena za, za udržanie koalície, ale je to do istej miery aj poučenie, že niekto, kto má veľký výtlak, ale je extrémny egocentrik a Eh, nie je tímový hráč alebo je extrémne eh, narcistický typ, tak eh, nemusí byť to, ten výtlak e, pozitívny, lebo na čo je človek, ktorý dobre dostane tú, ten subjekt do parlamentu, ale okamžite ho zradí. Tak to tiež nie je ako riešenie. A čo sa týka týchto ďalších dvoch, e, no, skúsim to povedať tak, akože čo najneutrálnejšie je pravdepodobné, že viacej ľudí si myslel, že keď budú vo vláde, budú viditeľní, že prídu ponuky z lukratívnejších miest, ktoré neprišli. A e, teraz e, to sa aj v priebehu celého volebného obdobia robili a teraz je už im aj SNSK dobrá. No ale tam ide jasná vec. Čo sa týka ministerky, tak e, e ona dostala ponuku. Ústredný tajomník jej zavolal a ona bola asi urazená, že nejak nekolenačkoval predseda a že ju pomaly neprosil, aby si dala tú e, prihlášku. On jej dal jasný odkaz, že on za nikoho prihlášku do strany dávať a vypisovať nebude. Ak pošle, tak sa samozrejme strana bude tým zaoberať a je pravdepodobné, že bude prijatá. Čo sa týka e, Tomáša Tarabu, tam je naozaj nevyhnutné stretnutie sa na štyri oči a povedanie si očakávania jedného aj druhého. To znamená, že či, e, aké sú očakávania Tarabu od sns a aké sú očakávania sns od Tarabu. E, keď sa dohodnú, eh, ja osobne si myslím, že ako poznám Dankov, asi nerad by ho pustil do strany, ale viem si predstaviť ako nejaký priateľný kompromis, že on ako nečlen už, lebo v podstate on umrtvil tú stranu, životnárodná strana, ako nečlen strany môže ísť na kandidátku, ale myslím si, že nemá vôľu ho pustiť do strany, ale neviem, ako to skončí a či sa vôbec dohodnú, či sa pohádajú, nepohádajú. Takéto veci sa jednoducho musia urobiť. Je známy termín, kedy sa mali stretnúť, potom sa ešte urobil ďalší termín, ten bude tuším budúci týždeň a uvidíme. Takže toľko asi k tomu. Dobře, tak Vlku, chceš ty ještě nějaké shrnutí k tomu, a nebo budeme číst maily? No, ne, něco, co by jenom... si tě zajímalo, aby tě odpověděl Roman třeba, to by mě zajímalo, co by No, já tady, něco, já tady něco mám, ale e, ty jsi mi položil otázku, já jsem na ní odpověděl a Roman to potom chtěl upřesnit, ale Romane, já jsem, ta otázka na mě byla úplně o něčem jiným, ale to je jedno, já jsem si to se zájmem poslechl. Nicméně, e, Mám tady tvůj autentický výrok, eh, který se měl prones, eh, pronést na tom sněmu vašem. Eh, musíme všechno kriticky posuzovat, musíme jíst do sporů, vedl Michalko s tím, že budou zastav, zastavovat nedomyslené věci. Ty se vysvětlil ty nedomyslené věci, nicméně musíte jíst do sporů, to je jádro toho konstatování a to konec konců řekl i váš pan předseda, kterýho já fakt považuji teda za mrtvýho koně, ale zvolili jste si ho, stranické struktury si ho zvolili a zvolili jste si ho v podstatě jednomyslně. No, jak si představuješ to, že musíte jít do sporu a já bych eh, být vaším koaličním partnerem, tak já bych to interpretoval tak, že do příštího voleb je půl druhého roku a že tohle je zahájení volební kampaně. Že v podstatě teď se bude koalice otřásat ještě daleko víc, než, než se třásla do posavať. Za mě to není dobrý poselství tohle, ale můžu se plést. No, ja, ja chcem k tomu krátko povedať jednu vec. Ja veľmi striktne oddelujem vecné spory a osobné spory a aj som to jasne povedal. Ja keď som chodil do tých relácií, napríklad e, kritizoval som e, nastavenie transakčnej dane, čo bola taká naša vlajková loď, tak všetci mi, potom moderátori a dokonca aj opozícia hovorili, že to je úplne v pohode, ako to ja interpretujem, hovorím vecne, hovorím dáta, hovorím konkrétnosti a nevy vytváral som nejakú pachuť ani nič podobné. Samozrejme nejakí skalní povedali, kašlite na to, však dobre, je to chyba, ale nejak to uhráme, len sa držme, e, ale to nemôžeme takto, lebo nám to škodí. Škodí nám to ako celej e, opozícii. Ale ja vnímam to tak, že nám veľmi škodia osobné spory. To znamená, keď, e, e ja neviem, Danko posiela e, premiéra do, do dôchodku a na ústavný súd a podobné. a potom sú iné reakcie a tak. Akože keby nebol osobný, tak si myslím, že sa to dá veľmi dobre použiť ako pridaná hodnota. Lebo ľudia nemajú radi, ak e, okrem nejakých absolútne nekritických a skalných, že tá naša strana nech robí chyby, to nevadí, musíme to držať pod pokrievkou, musíme šlapať, e, salutovať, zrážať opätky. E, ja si myslím, že ľudia chcú, aby e, aj v koalícii e, bola diskusia, aby e, sa automaticky, akože niekedy je arogancia ministrov taká, že hoci čo si vymyslia, pošlú to do parlamentu a očakávajú, že všetko bez akejkoľvek komunikácie bude prijaté. A to není zdravé, to vôbec nie je zdravé. A keď niekto e, príde a povie, sú tam rôzne zájmové skupiny, zamestnávateľské zväzy, nejaké odborné zväzy, ktoré oponujú ten zákon, hovoria, že je to problém, lebo to zasiahne, bude to mať taký a taký dopad, tak skoro by som podal, že je priam povinnosťou parlamentu povedať, že ale pr, pozor, pán minister, ale toto keď sa príjme, tak to bude mať také a také dopady a to není v poriadku. A zadržať ten zákon. My sme teraz cestný zákon zadržali a vrátili sme ho ministrovi a je to v poriadku, pretože tam boli úplné hlúposti, respektíve naozaj asi v 5 alebo 6 veciach. A to není tak, že opozícia, že spalená zem všetko zlé. To sú konkrétne veci, ktoré povieme, že preto a preto. A e, bohužiaľ to nebolo zvykom. A nebolo to zdravé. A samozrejme, keby, keby sme, keby sme, dobre hovoríme v množnom čísle, v podstate mediálne vystupujú dvaja, štraja ľudia za našu stranu, keby sa podarilo v komunikácii vyvarovať sa osobných invektív, myslím si, že by to bola veľká pridaná hodnota pre tú stranu. A áno, koaličné vládnutie je vždycky ťažké. Koaličné vládnutie je také, že nám kvanta veci neprejde Áno, poslanecké návrhy nie sú záväzné, to je fakultatívne. A veľakrát sa stalo, že nám neprešli. Samozrejme, my môžeme potom sekundárne urobiť to isté. A niektoré vládne zákony neprešli. Hej? Napríklad zákon o hazarde, to sme zarezali, teraz sa nám stia, akože v poriadku, ale ten zákon bol zlý. A my sme jasne povedali a škripali zubami veľmi veľa ľudí a v niektorých stranách, kde je stranická disciplína, tak tam niektorí ľudia pomaly plakali a povedali, že majú tragédiu v rodine kvôli gamblerstvu a neviem čo všetko a, a nakoniec sa zdržali a ten zákon neprešiel, nebol prelomený a stále je teda vetovaný prezidentom. Respektíve on prešiel, ale prezident ho vetoval a nie je vôľa ho prelomiť. To znamená, že uh, keď príde opozícia a bohorovne povie, že my sme to kritizovali, oni kritizujú takmer všetko. To nie je etalón, že keď opozícia povie, že to je zle, tak to treba dať. Ale keď mnoho iných skupín spoločnosti povie, že to je zle, tak sa nad tým treba e, zamyslieť. No a e, toto je vlastne ten typ komunikácie, ktorý je podľa mňa v poriadku, ale samozrejme nie som ja jediný, ktorý komunikuje za túto stranu a Uvidíme teraz, aké budú trendy. Ak sa v ďalších e, prieskumoch dostaneme nad 5% a do roka budeme na úrovni pod 6%, tak je to správna stratégia. Pokiaľ pokiaľ nám to, budeme skákať hore-dole a, a budeme niekde padať, no tak je to zlé. No tak e, bohužiaľ potom je otázka, čo s tým, či sa zamysliť, e, ako ďalej s tými hlasmi, aby neprepadli ten posledný prieskum, my sme naozaj boli na 3 aj niečo, pod 4, teraz sme tesne pod 5. No tak uvidíme, že či je to v poriadku, alebo to nie je v poriadku. Rumane, já e, už tady zmínil to, e, to, že když jsem slyšel o transakční daně, tak jsem tě předtím varoval a jsem ti potom posílal i nějaký návrh, co bych, da, co bych dal místo ní, ale to, to nechme být, jo. To, těžko něco vymýšlet. Nicméně, ty si před chvílí v tom antre, který si měl dlouhým, tak si říkal, že tam, že ti schází, nebo vám schází prorůstový opatření a že zatím konsolidace veřejných financí je o zvyšování daní, daní a škrtek, že to je účetní záležitost a že teda musí být nějaký průrůstový opatření. Tohle z mýho pohledu jsou těšínský jablíčka. Můžete, můžete to komunikovat s veřejností, ale funkční to nebude. A říkám to s plnou odpovědností a říkám to už teď. E, ty, kons eh, ta konsolidace veřejných financí, to jste dělali kvůli dluhové brzdě. A museli jste to udělat rychle. A tam jiný opatření než zvýšení daní a škrtání výdajů prostě nebylo možné, abyste do ní nenarazili. A čas na průrůstový opatření, no ono to vždycky velice hezky vypadá, když to někdo prohlásí, ale to znamená investice. Ty investice musíš přilákat, ty investice musí projít nějakým schvalovacím řízením, ty investice se musí realizovat a ty investice potom teprve produkují nějaký peníze do státní pokladny. A ten proces je hrozně dlouhý. Čili vy máte půl druhého roku dovole. A když s tím teď přijdete, tak to budou pouze opatření na papír, eh, s kterýma, s kterýma toho moc, moc nenaděláte. Jo. Vy musíte, eh, zase, panská rada, já vím, že to, eh, že to jsou panské rady, ale budete muset mobilizovat nějaký vnitřní zdroje, který jste doposavať zanedbávali, nebo který, který byly málo efektivní a tak dále eventuálně šedá ekonomika, klasika je, je takový příklad, zkusit omezit šedou, šedou ekonomiku, protože vy potřebujete k tomu, abyste se jako vládní strany nějak zapsali u voličů, tak skutečně nemůžete už jenom škrtat a zvedat daně. A musíte najít nějaký jiný, jiný recept, ale recept, který funguje okamžitě. A slibovat 18 měsíců před, před volbama průstový opatření do příštího rozpočtu, promiň, ale to je, to je, to je prostě, mm, e, to je s křížkem po funuse. Klasický křížek, křížek pro funuse. Říkám to už teďko, e, vím, že ne, e, žádnou Ameriku, ale tak to prostě bude. Áno, to, bohužiaľ, ja si to tiež uvedomujem, že e, prorastové opatrenia mali začať hneď prvý rok mm. volieb a okrem tých účtovnických záležitostí mali byť aj tieto veci. U nás sa teraz vnútorne veľmi e, diskutuje ten estonský daňový model, ktorý znamená, že podnikateľ, pokiaľ uh, má uh, na výber z dvoch možností, buď si vyplatí dividendu, a potom akože v poriadku, dá si to na svoju osobnú spotrebu, alebo v prípade, ak reinvestuje zisk, tak e, nemusí si dávať odpisy, nemusí odpisovať, ja neviem, dom 40 rokov, alebo ja neviem, v odpisových pásmach podľa toho, čo si kupuje, ale že celú, celý tú dividendu, ktorú reinvestuje, tak vlastne sa mu to odpíše na budúci rok, že, že sú to akože stimulačný model, aby ľudia nekonzumovali e, osobný, osobnú spotrebu, ale reinvestovali. Problém v tom, tento model je relatívne úspešný, ale pri, e, keby to urobili všetci e, podnikatelia, tak je to výpadok 2,5 miliardy eur, čo je obrovský problém. A ja si uvedomujem, že všetky tie stimulačné teda ekonomické alebo investičné stimuly e, znamenajú e, prehlbenie rozpočtu. No ale e, <laughs> je možné, že sa urobí to, čo vždycky sa robí v rámci politického cyklu, že Ehm, minister financí, my sme už aj tak prešli všelijaký pásma danovej brzdy a posledný rok sa vždycky viacej zadlží spoloč, teda tohto a pôjdeme možno polským modelom. Poliaci majú najvyšší rast, ale majú najrýchlejšie rastúci dlh. A inak sa to asi nedá. Nie je problém e, dať e, veľké stimulačné ako verejné investície a podporu neviem čoho všetkého podnikania, ale za cenu zvýšeného deficitu. No a to je tiež teda dilema. My sami sme zvedaví, s čím príde ministerka hospodárstva a minister financií. Tam som veľmi skeptický, lebo on bohužiaľ to je účtovník, to nie je makroekonom. A, ale chceme niečo urobiť. Naozaj, my sme pripravili teraz 12 opatrení, ktoré áno, budú mať dopad na štátny rozpočet a dali sme ich teraz, aby v septembri už minister financí s tým rátal a pri e, tvorbe rozpočtu budeme samozrejme povedať, kde tie peniaze treba zobrať. No. Tak pane, Romane, jestli, jestli přijmeš radu, jo, tak ano. já bej tebou, já bych moc velký prorůstový opatření nevymýšlel, protože volby budou na konci příštího roku, jestli se nepletu. A eh, když ty prorůstové opatření přijmete a náhodou budou fungovat, tak z nich bude profitovat příští vláda a tu vy sestavovat nebudete. Vy, vy skončíte v opozici všechny ty, ty vládní parté. Čili já bych byl velmi umírněný. Dobře, tak pánové, musím skočit do debaty, protože jsou tady také posluchači a jejich maily, tak eh, já vlastně budu číst hlavně ty, které se týkají těch českých témat a vlastně jsou směrované mm. převážně na vlka, takže moc času už ani nemáme, tak eh, musíme tomu se tomu věnovat i hned v zásadě. Tak eh, Psal jsem mail panu Vlkovi ohledně výše rozpočtu na obranu na Vlkovo bloguje, ale článek byl od pana Lea K., článek Goodwill. Seknul se v něm o bilion, HDP České republiky nebylo 7 miliard, 7200 miliard, ale 8200 miliard. Army ve píše, v roce 2024 vydala Česká republika na obranu 151 miliard korun, což odpovídalo 2% HDP. Pokud se však podíváme na podíl těchto videů vůči státnímu rozpočtu, který činil zhruba 2, celé 192 bilionů korun zjistíme, že výdaje na obranu představovaly asi 6,88 státního rozpočtu. Pokud by vojenské výdaje činily 3 HDP, to znamená zhruba 226 miliard korun, pak by představovaly 10 státního rozpočtu a pokud by Česká republika vydávala na obranu 5 HDP, jak požaduje Donald Trump, tak pak by výdaje dosáhly cca 375 miliard korun, což by odpovídalo 17 státního rozpočtu. De facto by tedy každá šestá koruna ze státního rozpočtu směřovala kandidovala na rezort obrany, ti napsal posluchač, předpokládám, že jeho příjmení je Berka. Ano, jeho příjmení je Berka. Eh, dneska mi to psal, já jsem eh, dneska se dostával eh, k redakci všech věcí velmi omezeně. Prostě měl jsem nějaký program, který jsem nemohl zrušit. Mail pana Berky mi přišel a mimochodem tyhle počty, kolik by to znamenalo, tak jsem na kose vydal eh, v okamžiku, kdy eh, Trump přišel s tím požadavkem těch 5%, tak jsem to dopočítal taky. Eh, v archivu Kosci je k tomu příslušný článek. Tak to by byl jeden, teď přijdou dva historické. Pane Vlku, bratři Češi, neplačte tolik nad tím 15. březnem, protože Češi tehdy usilovně kolaborovali s Němci, Češi akceptovali Míchov, prezident na místo obrany utekl do zahraničí a jeho nástupce souhlasil s protektorátem. Češi měli v době protektorátu desítky fašistických politických stran a Češi produkovali zbraně a munici pro Wehrmacht, když už byli Rusy v Berlíně. Nakonec tu výrobu zastavil až výpadek proudu. vypočujte si relace z Českého slobodného vysílače na tu tuto tému, které to popisují objektivněji. Český národ se vyznačuje historickým narcismem, to je pozitivní, co se týká patriotismu, ale realita bohužel opakovaně vrhá Čechu Čechy do katastrofy. Nakonec i to rozdělení společného státu tento fakt dokazuje. Pozdravuje vás Richard z Anglie. Hm, tak e, já mám úplně jiný pohled. A Richard z Anglie může mít svůj a e, pokud vidí český národ takhle, tak je to, e, tak je to jeho právo. Já, vidím, eh, já bych mu mohl oplatit, oplatit eh, podob, nebo eh, takhle. Jistě se v českém národě najdou, najdou tací, kteří eh, mají podobný názor, dejme tomu, na, Slovensk, na národ slovenský. Za mě Slováci udělali obrovský kus práce tím eh, od rozdělení společného státu. Já pro vás mám jenom obdiv, ale Richarde, každý, e, každý, e, no, prostě už jsem řekl, máte právo na svůj názor. Tak, trochu opačný, e, napsal mail posluchač Mirek. E, soudruzi, souhlasím s tím, že my Češi znovu prožijeme ten 15. březen. My Češi trpíme na myšleností, e, která je neuměrná naší malosti. Neumíme spolupracovat s Východem, protože se považujeme za něco lepšího a Západ, kterému se permanentně cpeme do zadku, který zase pohrdá s námi. On už to řekl Jan Tesař, když se dělala republika, hloupí Češi konči, skončí v náručí Němců, kde mentálně vždy patřili, takže hurá do protektorátu Mirek. Ani, ani to takhle nevidím, eh, kde jsou eh, ti, kteří stvořili republiku Československou. Celá ta generace eh, Masaryků a Benešů a, a mužů 28. října, kde jsou legionáři, kde jsou konec konců i velice stateční eh, bojovníci, kteří bojovali eh, za Rakousko-Uhersko. Není, není to pravda tohle. Eh, v roce 1938 eh, při mobilizaci, tak ta, ta, ta byla přímo vzorová, že to potom skončilo, jak to skončilo eh, v prezidentu Benešovi to rozhodování nezávidím. Z mého hlediska se rozhodl špatně, jo, ale mně se, to, mně se to vykládá. My víme, co se stalo, ale nevíme, co by se bylo stalo, kdyby jsme byli bojovali. To, to nevíme. My ale nezlámali bychom páteř sami sobě. To je jasný. No a ještě k tomu předchozímu mailu, že e, jsme kolaborovali. My jsme, nekol, my jsme nekolaborovali ani tolik jako francouzi například. E, o dánech, který, e, který se vůbec nebránili a e, jako pustili tam Němce úplně bez boje ani nemobilizovali, tak, tak nebudu mluvit a v podstatě kolaborovala celá Evropa Není známo, že by například, eh, například eh, v českých zemích eh, vznikla divize SS, jako vznikla divize Alemaň ve Francii, nebo Holanděni, hm, nevím, jestli byli součástí divize Viking, nebo nějaký jiný, jiný jednotky, to je, to je jedno. A to, že druhý nebo třetí prezident že nás připojil k říši dobrovolně, tak to není pravda. E, pan prezident Hácha dělal v Berlíně, co mohl. Je známo, že ho Hitler honil okolo stolu a e, honil starého nemocného muže zlomeného nemocného, který, který eh, se bránil tak jak, eh, tak, jak dokázal v dané chvíli. A každý, kdo, kdo dneska na něj ukazuje prstem, tak já bych mu přál, aby se někdy dostal do úplně stejné situace jako prezident Hacha tenkrát v Berlíně. Tak. Společný, společná otázka od posluchače Talarika. Posílám otázku. Dobrý večer. Zajímal by mě váš názor na snahu jedné z koaličních stran v Rakousku, konkrétně Neosu, a odebrat státní občanství bývalé ministerce zahraničí Knajslové, známé to otrokyni, otrokyni Putina. V našich končinách je takových lidí mraky, měl by se, měli by se naši zákonodárci inspirovat, například takový Harabí nebo Reichl. To napsal Talariko. No tak já nevím, jakým způsobem eh, se, nebo kde bere povoár Talariko, aby ukazoval na někoho prstem kvůli jemu politi jeho politickému názoru. A speciálně teda aby mě zajímalo, co mu vadí na poslanci Reichlovi, ale konkrétně ne obecní keci, který si přečte v denníku N nebo, nebo někde, někde podobně. Co poslanec Jindřich Reichl dělá, eh, dělá špatně, co je vlastně eh, zřejmě provozuje podle něj vlastně zradu, tak mě by zajímaly konkrétní detaily ty vlastně zrady. Na obecní řeči nedám. A jestli někomu chce brát, eh, chce brát občanství, tak co kdyby to zkusil na například Víta Rakušana, který podepsal mi, za Českou republiku migrační pakt. To je, to je zcela jednoznačný velezrádnej, eh, velezrádnej čin. Romane, ještě byla otázka na vás. No, na krátko, napoznám ten uh, eh, rakuský, eh, rakuský uh, uh, tú kauzu. Zrejme to je tá ministerka, která mala na Putina na svojej svadbe. Ano. Áno, takže no to, no a to ona žije v Rusku. Ona žije v Rusku. Aha, jasné, jasné. A tak akože chápem, že sú nejaké iniciatívy niektorých vecí, ale teda verím a dúfam v nejakú elementárnu príčetnosť Rakúšanov a že toto nemá šancu byť úspešné a e, aj ústavný súd by to mal štandardne zrušiť, keby nedaj Boh takýto zákon bol, lebo zákony majú byť všeobecné a nie konkrétne na persony, niektoré šité, takže e, to je mokrý sen nejakých ultra e, progresívnych slniečkárov. Tak a ešte keby sme, e, pro ta lavika, Eh, co kdyby jsme to rozšířili na všechny eh, politické exponenty, který žijou například ve Spojených státech České republiky. Co, co kdyby jsme je zahrnuli do toho taky, že zbavíme občanství, když dneska Spojené státy jsou úplně stejný agresor jako to hrozný Rusko. Dělejme to taky tak. Tak ještě jeden mail od Talerka, který není názorem, ale typem, protože jsme se tady o tom bavili, jak jsem se vás ptal. Očekovaná účast na letné je minimálně 400 tisíc, já se také zúčastním a typuji, že přijde okolo 300 tisíc minimálně. Si no, myslím, Talerko. Holt nám Taleriko sděluje, Holt sděluje, že v České republice je daleko víc dutohlavů, než si myslím já. Pořádku. Tak a poslední Máme mil... nejaký vešvec, že vie dopredu, koľko tam príde. No. Uvidíme, uvidíme. aká je realita. O, o dva týždne sa môžeme skonfrontovať s realitou. Tak poslední mail, který stihneme a který vlastně je spíše názorem. A dobrý večer, nespomenu si, který politik už jednou prohlásil, když vám upadne v české televizi na chodbě tuška, tak se pro ní neschýbejte. Změnou ředitele se zřejmě změnily i podmínky ochrany pro určitou skupinu činovníků české televize. 15 let tu lživou bednu nemám, ale to i ty, kteří si kazali neděli sledováním toho stupidního pořadu Václava Moravce. Zdraví vás posluchač Pavel z Velkých Losin. Hm. Hm, Pavle, já televizi mám, koukám denně na zprávy České televize, někdy i na věci na 24. A mm, já si přeju, aby Česká televize zůstala. Aby, aby to bylo právní médium, protože proč bych eh, měl podporovat soukromí televize, který byly zřízený za účelem promítání reklamy a vytváření zisku a šíření politických názorů majitelů, Česká televize by měla být tím eh, jediným čistým pramínkem. Že to je, že to je stoka, eh, kde plyne politická močůvka, to je jiná věc, ale eh, to není důvod Českou televizi zaříznout. To je důvod tu, tu Českou televizi vyčistit. Tak, no to Romane, asi nechceš k tomu? Ne, to názor bol okomentovaný český, takže slovenské maily si necháme do druhé části, mm. protože 22.30 úplně přesně nám to vyšlo a stihli jsme to, tak velkou bude pozvánka? Bude pozvánka, zítra bude hodina vlka v půl devátý večer, tak jak je zvykem a e, s Borískem jsme, když jsme, když jsme e, stanovovali téma, tak nám na to stačilo 10 slov. E, a v podstatě řeknu jediný jméno Trump. Nic je, o, o, o ničem jiném to prostě zítra být nemůže. Čili Trump, Irán a, a věci s tím související. Jakoliv e, někdo může říct už zase. Ano, už zase. Protože, protože žádný jiný zahraničně politický téma nemá takový krády. Takže no, je... pozvánka na zítra na večer. E, já jenom, nedá mi to, abych se nezeptal, uh, už máš taky obavy z cen na, na pumpách a plynu? Eh, pokud jde, pokud jde o ceny na pumpách, tak já jezdím teďko tak málo, že mě opravdu eh, ceny na pumpách nezajímají, ale myslím si, že to hlavně teprve přijde. A eh, pokud jde o ceny plynu, tak jsem měl ne tušení, ale prostě štěstí. A asi tři týdny předtím, než vypukla válka, tak jsem uzavřel nové dvouleté dodavatelské smlouvy jak na elektriku, tak na plyn. Především na plyn. Takže zatím si říkám dobrý. Dobře, tak jo, tak děkujeme za účast dnešní trikloře a za debatu, kterou jsme tady měli. No nemáš za co, bylo mi potěšením. Romane, e, díky za e, komentáře a Jsem rád, že jsem to absolvoval za, 4, za 14 dní na shledanou. Všem přeju pěknou, eh, pěkný večer ještě a vám dobrou relaci, dobrou noc. Dobrú noc, všetko dobré a těším sa o 14 dní. Vážení posluchači, to byl Vlk a zakladatel provozova a provozovatel portálu KOSA, tak to tedy česká část, která se s námi loučí, ale naším hostem zůstává Roman Michalko a že by to bylo o něco méně Výbušné se rozhodně říct nedá, protože témata, kterou jsem si tady připravil pro dnešní relaci, o slovenské části určitě budou potřebovat dost vysvětlování, si myslím, a jsou to zároveň věci, které hýbou jmenáně slovenskou kulturou anebo a nějakým způsobem se jí dotýkají. A teď bychom si, nebo minule jsme tady měli hudební vstup a já dneska jsem to zvolil, takže dneska hudební vstup nebude a místo toho jsem v, vlastně Mohl udělat z toho nějaký zkrácený záznam, ale nakonec jsem si řekl, že bude lepší, když to pustíme jedna ku jedné, a protože a, to bude asi úplně nejlepší z hlediska toho, aby tam zaznělo úplně všechno tak, jak se to se seběhlo v reálném čase, takže teď ten následující zvuk bude zhruba desetiminutový, který vážení posluchači můžete využít k tomu a zároveň posílat tedy své otázky na Romana Michalka na e-mail adresu studiozavináslobodnývyslač.sk a nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia a případně také zavolat, ale to teď eh, nechme stranou. A jinak, co se týká toho zvuku, je to vlastně přímo přepis toho, co se stalo minulý týden na výboru, který Roman řídí, to znamená pro kulturu a média. A mám k tomu spoustu otázek, tak pojďme se opustit a pak se vrátíme k, dis k diskuzi. Ja som chcela ešte jednu vetu možno k tým vyjadreniam pani ministerky, ktoré tu zazneli na adresu FPU, že jak to oni stransparentnili a jak to tam všetko teraz perfektne funguje. No, uh, E, to je opäť ten paralelný svet pani ministerky, lebo reálne FPU v roku 2026 neudelil ani jeden grant, ani euro nikomu nedal doteraz, ani tak skoro nedá, pretože ani nevie zostaviť komisie. A reálne podľa toho harmonogramu, ktorý oni sami zverejnili, uh, prví ľudia, ak veľmi sa budú snažiť, dostanú peniaze možno niekedy v auguste, to uvidíme aký, možno zase nejaká kaviareň v nejakom nákupnom centre, ale reálne v prvej polovici roka 2026 nedostane nikto ani euro z FPU. Tak takto krásne funguje táto inštitúcia, ktorú nám v minulosti závideli mm, aj v okolitých krajinách. To znamená, že Páni kolegyne, kolegovia z poverenia predsedu, podľa, aha ne, to je iná ďalšia vec, predsedu e, výboru podľa paragrafu 49 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku otváram 40. schôdzu výboru pre kultúra a média. Na dnešné rokovanie sa ospravedlili e, okrem podpredsedničky výboru pani Lašakovej aj poslanci Podmanický, Mažgúd, Náhlik, Jarebek. E, mal som informáciu, že e, nerátal som s účasťou pána e, Malatinca, preto chcem povedať ešte predtým, než e, teda otvoríme ďalšiu schôdzu, jednu informáciu, ktorá je dôležitá. E, obsah tejto schôdze je veľmi dôležitý, aj koaliční poslanci majú záujem, aby sa dozvedeli, ako sa budú riešiť výdavkové limity a problémy v inštitúcii. Preto samozrejme tento bod programu si osvojíme na štandardnú schôdzu, a tá bude zvolaná, dopredu to poviem aj pre e, predstaviteľov e, inštitúcií zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva. 13 e, 4. o 15.30, teda deň pred e, schôdzou parlamentu, aby sme neboli limitovaní. Dal som to po obede, aby ľudia cez polný mohli prísť, aby bol dostatočný časový horizont na to, aby sme prebrali všetky tie veci, ktoré budú treba. Nebude to v deň e, pléna, otvorenia pléna, kedy máme hodinu, ale urobíme dostatočnú časovú rezervu. Bohužiaľ, keďže som mal informáciu, že nebude uznášania schopnosť, je, ale ja už som si bohužiaľ dohodol dôležité stretnutie na 13.40. Poverím teda vedením schôdze pani podpredsedničku, ale tým uh, padne uznášania schopnosť. Uh, to znamená, že uh, schôdza parlamentu, respektíve výboru pre kultúra a médiá, ktorá verím, že bude uznášania schopná v plnom v plnom zložení, teda so všetkými koaličnými a opozičnými poslancami bude 13.4. o 15.30. Ďakujem. Nech sa páči, pani podpredsednička, dám vám vedenie, ale asi budete musieť skonštatovať nevznašenia schopnosť. To je dôležitejšie ako to, že škandál, že vy odchádzate do dôchod 15 ľudí zo štátnych erbových inštitúcií a vy si dovolíte odísť. Je to hamba. To je hamba. To nie je hamba, pretože nie. Ešte raz, ešte raz. Bol som... Infor- Viete čo? traja ľudia mali veľmi objektívne koaliční poslanci, dôvody nie sú na Slovensku. Ja nebudem e, dávať schôdze, kedy nie je Eh, kedy je pomer síl nelegitímny v tom zmysle, že... No nie, nie, nie, akože vy chcete... No nie, nie, to v poriadku. Ešte raz, všetky tie veci v dostatočnom časovom horizonte a priestore sa budú rokovať. Veci, ktoré chcete prerokovať, budú doteraz. Teraz som vám oznámil s veľkým predstihom termín, kedy bude a kedy kedy, no však v poriadku, bude to pred plénom. Aj tak teraz e, nebude zasadať parlament, respektive bude, ale nebude mať e, body, ktoré môžu toto riešiť. To znamená, všetkým štatutárom inštitúcií dávam dopredu s jasným predstihom, aby si urobili čas 13.4. o 15.30. Poďme 13.4. Aký je v No to, že ja budem musieť odísť najneskôr o 20 minút. Takže môžeme na 20 minút, ale ja neviem, či má to zmysel 20 minút hovoriť a po 20 minútach bude neuznačná schopnosť. Tak urobme to naraz celé. Ja, ak dovolíte, no. mám taký návrh. Uh, Chcem iba teda povedať, že tiež považujem za veľmi e, neštandardné a za veľmi neúctivé voči všetkým riaditeľom kultúrnych inštitúcií, že takto teda navrhujete priebeh tohto výboru. Poslanci Národnej rady majú povinnosť zúčastňovať sa na výboroch. Dokonca dneska tu máme aj pani ministerku po viac ako dvoch rokoch, tak nechápem, prečo tu tí poslanci koalície nemôžu byť. Ale keďže hovoríte, že máte 20 minút, my máme dva body na programe, ten prvý bod je správa NKU. Máme tu pani podpredsedničku NKU. NKU nás vyslovene vyzýva k tomu, aby sme prijali ako výbor uznesenie k tej správe, ktorú NKU urobilo, tak využíme tých 20 minút na to, aby sme prerokovali správu NKU a prijali uznesenie a teda bohužiaľ e, No, ospravedlňte sa túto prítomným riaditeľom inštitúcií, ktorí majú akutné problémy, tie, ktoré riešia každý deň. Každý deň, ktorý nemajú rozpočet, je pre nich problém a vy im poviete, že tento výbor sa má uskutočniť o viac ako mesiac. Pani podpredsednička Janka, už ste schopná predniesť správu s tým, aj aby bola diskusia do 20 minút. Ja si myslím, že to je nerealistické. My, My si tú správu prečítali. Však v poriadku, ale ona ju má nejakým spôsobom odprezentovať a nemá zmysel predsa hlasovať bez toho, aby bola diskusia k tejto správe. Akože naozaj tlačiť tu. Ja viem, že vy máte pripravené uznesenie a chcete využiť skutočnosť, že jednoducho je tu málo koaličných poslancov, ale jednoducho to musí byť rovno zdrabraní. My sme nejakým spôsobom skončili voľby a zloženie e, výboru e, kopíruje zloženie pléna parlamentu. No tak... Traja ľudia sa ospravedlnili, lebo nie sú na území Slovenska. Jedno... Môžeme vedieť, čo máte dôležitejšie, ako je tento výbor, kam prišli toľkí ľudia? Pozrite sa. Nebudem ďalej hovoriť. Ja som nerátal s tým, že tento výbor... Ja som prišiel na tento výbor preto, aby som povedal, že pred touto témou. Rád by som vedel, čo máte sa, dôležitejšie. Teraz slovo. Mám. No tak bohužiaľ, no, nie sa neviete správať v poriadku. Prišiel som na to, aby som informoval, že bude tento výbor, bude v dostatočnom časovom horizonte, to znamená, nebudeme to dávať e, pred plénom, ale deň pred plénom, aby sme neboli časovo nijak e, brzdení ani limitovaní. Všetko sa rozdiskutuje dostatočným časovým predstihom všetky riaditeľi a inštitúcie majú informácie, aby prišli na tento výbor. Ústne im pozývam a samozrejme prídu aj písomné pozvánky. A všetci členovia, aj koaliční, aj koaliční poslanci majú záujem dozvedieť sa na tom, ako sa tieto veci budú riešiť. Ešte raz, prišiel som iba preto. A áno, mal som iný program, nebudem ho rušiť, lebo je to dôležitá vec. Nerátal som s tým, že bude tento výbor. E, kolega troška nekorektne sa, sa zachoval ku mňa, ale to už je druhá vec. Pán poslanec, môžem jednu otázku, prepáčte, zahraničí sú vaši poslanci traja? Traja, áno. Pán Mašgut bol pred 15 minútami na výbore pre európske Presne e, tak. záležitosti. To, tento v zahraničí bol? Európe. Európe. Ale, pardon. ale ja nehovorím, traja z šiestich. Takže ako pozor. Pán Michal ale Kalec, znenie uznesenia je úplne rovnaké ako to, čo, k čomu nás zavezuje e, NKU. Je to úplne na vlast, doslova do písmena rovnaké. Však, Aký je s tým problém, to teraz prebrať. že nebudeme 20 minút o tak dôležitej veci. Ja tiež, a koaliční poslanci sa tiež chcú dozvedieť, ako mieni um, exekutíva, respektíve ministerstvo kultúry riešiť tieto veci. Um, pokladám za nevhodné, aby neboli informovaní, aby sa k tomu nemohli... Bude to live, keď, keď to bude otvorené, tak výbor bude live, čiže sa dozvedia aj všetko, čo nám povie pani ministerka. Ale oni sa chcú aj zapájať do diskusie. To sa môžu aj potom toho 13. Sa... hej? Nie, ešte raz. Pán predseda, ešte mi dovolil, aby som vysvetlil. My máme tiež dneska výjazdové rokovanie na rámci Vúcky. Prišiel som, lebo týchto riaditeľov poznám a poznám aj ich prácu niektorých. A nemuseli sme prijať uznesenie. My ako koaliční poslanci, ak si myslí, myslí, že by sme mali sa dohodnúť na inom znení uznesenia, ktoré predložila opozícia v poriadku, ale vypočujeme tých riaditeľov. Ak majú problém, tak je to adekvátne na to, aby sme vypočuli na výbore. Nerobme uznesenie s opozíciou, súhlasím s tebou, ale nehovor tu o nekorektnosti, lebo ja som jeden z tých korektných poslancov, ktorý túto robotu týchto ľudí pozná. Tak prosím ťa, vyprosil by som si takéto niečo, čo si teraz povedal. Ďakujem pekne. Nie, mal si mi avizovať, že to príde. Ale veď ja som poslanec. Som <laughs> každého poslanca. Ale nie, však poriadku. Ja to berem po odbornej stránke veľmi. Ja keď som mal podpredseda Župy a mal som poradný riaditeľov 22 kultúrnych inštitúcií, tak som prišiel. Uh, sú to len médiá, ak eh, exekutíva chcú s nimi komunikovať. Toto nemôže sa robiť na úrovni 20 minút. Toto potrebuje minimálne 3 hodiny. Tie 3 hodiny sa tomu bude venovať 13. 4. 15. Len tých 20 minút ste ja nastavili iba, vy, pán Michalko. Ak dovolíte, ja iba teda preberám vedenie tohto výboru. Ja iba chcem podotknúť, že uh, tento výbor bol zvolaný viac ako týždeň pred týmto termínom. To znamená, že každý si mohol zariadiť uh, dostatočne svoj čas a tí, ktorí si nemohli zariadiť, tu nie sú. Vzhľadom k tomu, že keďže pán predseda Michalko odišiel, uh, výbor v tejto chvíli nie je uznašania schopný a ja nevidím žiaden dôvod, dôvod, prečo by ten výbor mal rokovať, keď nevie prijímať uznesenia, pretože tak ako NKU e, vlastne nás vyzýva k prijaťu nejakého uznesenia, takisto riaditeľia inštitúcií, ktorí tu sú, chcú riešiť svoju akutnú situáciu a e, žiadajú od výboru, aby prijal okamžité uznesenie, nie uznesenie za mesiac, pretože ide o, o veľmi akutnú a krízovú situáciu. Eh, bohužiaľ, eh, my ako opozícia teda sme prišli, koalícia neprišla, takže ja týmto ukončujem rokovanie tohto výboru. A ešte by som teda rada povedala, že ja naozaj ako keby tento typ arogantného správania a e, vlastne spôsobu výkonu mandátu si nepamätám. No, tak vážení posluchači, tohle bylo celé jednání výboru pro kulturu a média z minulého čtvrtka, je to vlastně dnes týden. Roman, když to tak poslouchal, protože v nějaké části už té poslední si nebyl, tak eh, jak bys to hodnotil pod týdnu? Jedna veta, tri slova, podraz od uh, Malatinca, môžem uh, zdokladovať, že mailom sa ospravedlnil, že nepríde. Já jsem išiel na výbor s tým, že oznámím, že výbor s týmto obsahom bude. Nebudeme pre touto témou unikať, ale samozrejme nemohol som byť prostáčik a nechať pripravené tvrdé protivládne, protiministerské uznesenie by prešlo a ja by som sa na to ako hlupák pozeral. Jednoducho <clears throat> dostal ma do veľmi nepríjemnej situácie. Áno, bohužiaľ, aj medzi koaličnými kolegami sa robia ťažké podrazy, nič inak sa toto nedá nazvať Malatinec nehlasoval proti odvoleniu ministerky, v podstate jej tvrdý kritik a, a do istej miery síce zo mňa vybavuje nejaké svoje osobné účty. A, nebývalo to bežné, aby sa koaliční podraza, podrazali, po koaliční politici. Toto je tu sa ukazuje, že toto volebné obdobie je extrémne ťažké a tam sa nedá spolahnuť, že absolútne na nič. No já, když jsem to viděl, tak jsem skoro nevěřil vlastním očím, jenom jsem si říkal, proč ten Roman jako odchází. A vlastně jenom moje otázky jsou asi v zásadě následující, protože mě teda jako ze svojí, řeknu, profesní zkušenosti zdá zvláštní, jakoby dělat pozvánku na, na situaci, kdy nevíš, nebo kdy víš, že vlastně situace eh, vznikne tak, že vlastně to jednání jako padne pod stůl, no, protože... Ne, ne, počkej, počkej, eh, Tam, no, tam som musí vysvetliť jednu vec. No, ne, presne, preto sa na to... Presne sa na Jedna to tretina členov výboru má právo, tretina, zvolat výbor. Podľa rokovacieho poriadku som povinný do 7 dní zvolať mimoriadny výbor. Toto je litera zákona, lebo rokovací poriadok je zákon. Ja som bol povinný zvolať tento výbor a spýtal som sa koaličných poslancov, či prídu. Všetci mi potvrdili, že neprídu. Až na jedného, ktorý mi potvrdil, že nepríde a prišiel. To je úplne jednoznačné. To znamená, ja som ho zvolal, lebo som musel a ja som tam prišiel povedať, že, z, že bude výbor týmto obsahom, ale samozrejme vtedy, keď bude rovnosť zbraní, to znamená, keď bude v plnej uh, miere koaličnej uh, opozičný, kedy koaličný a opozičný v podstate budú klásť otázky a budú uh, potom samozrejme formulovať nejaké uznesenie, ktoré ale nebude silové, že menšina bude presadzovať to, ako to ona vidí, ale že to bude objektívne v tom zmysle, že sa zhodnotia všetky pre a proti, že ministerka a jej tým zodpovedajú viac alebo menej úspešné svoje e, riešenia, ako to mienia riešiť, čo mienia robiť a potom, áno, na základe rovnosti zbraní sa príjme uznesenie, ktoré bude adekvátna situácia. Nie, že jednoducho sa využije jeden zradca, renegát, ktorý umožní e, opozícii prijať niečo, čo v podstate e, nevy, splinie z otvorenej a demokratickej diskusie, kde budú mať zastúpenie všetci členovia z e, výboru, ale len úzka menšina, ktorá nad shodom okolností a shodom renegáctva má v tejto jednej chvíli väčšinu. Potom by som bol za úplného hlupák. Áno, bolo to veľmi nepríjemné. Áno, podrazí sú súčasťou, bohužiaľ, e koaličné podrazy sú súčasťou e, reality e, aj v tomto volebnom období. Nebývalo to zvykom. Volal som s viacerými e, poslancami, ktorí boli v minulosti. Také niečo sa jednoducho nedialo. Já to ještě jenom dořeknu svoji myšlenku, protože ta věta, kterou jsem chtěl říct potom je, tohle jsou vlastně procesní pravidla, tak jak jsi popsal a já jen, jenom se na to ptám proto z toho pohledu, že tohle ne, jako z mého tak já to vidím já zvenku, takže nemám tam žádné vazby tohohle typu, jenom to komentuju zvenku. Tohle je vlastně ty výboru, kde nejste jenom vy ti členové toho výboru, ale máte tam pozvané vlastně jakoby další hosty, nebylo jich úplně málo a taky to bylo slyšet, že byli dost nespokojení, že a teď se vracím k té myšlence, že byl zvolený výbor na nějaký čas, kde ty si věděl, že jako nebude, ale vlastně oni byli naštvaní, protože Někdo věděl, že nebude, ale oni zjevně nevěděli, že nebude, takže to stalo nějaký čas, nějakou cestu a podobně, takže byli vlastně naštvaní a chtěli po tobě vědět, kam ty vlastně jdeš, nebo co je ještě důležitější než ten výbor, protože kdybys tam zůstal, tak by mohlo pokračovat. Eh, a vlastně já nevím, jestli jsi viděl to video, ale já když jsem třeba se koukal na ministerku, která, se, no. která seděla vedle tebe, tak tam to bylo jako úplně krásně vidět, že ona jako se tam tak jako culila, koukala radši z okna a vlastně bylo to ještě zvláštní v tom, že ona vlastně, protože tam říkali, a výborně, vy jste taky paní ministerko přišla, protože tam jinak nechodíte, tak ona zrovna přišla a zrovna to spadlo jako pod stůl. Tak proto se na to ptám, jestli nějaké tyhle možnosti byly říct těm otačným dřív, než se to dozvěděli v té sále, že vlastně nejezděte, když to řeknu jednoduše. Z 36 uh, eh, inštitúcií v zriadovateľskej posunusi prišlo asi 10. Prišli hlavne tie, ktoré sú kritické a opozične orientované. Áno, ministerka vedela, že pravdepodobne nebude výbor uznašania schopný, ale pôvodne som ohlásil na 13. 13. bude z hodov okolností eh, na zahraničnej služobnej ceste, ktoré skončí do 16. Eh, takže som už napísal všetkým inštitúciám a aj všetkým poslancom, že prekladám výbor na 20. Povedal som to aj podpredsedničke výboru Javrovej a tá je plne uzrozumená s tým, nebudeme predtým nejak utekať a jednoducho celá táto šarada by nebola, ak by jednoducho boli nejaké elementárne pravidla v rámci koalície, ak by sme sa navzájom nepodrážali. No, e, otázka kraje na, na, samozřejmě na Bílední. Já už jsem viděl rozhovor tvůj e, pro hospodářské noviny, kde si tu otázku dostal vlastně po druhé. A no. co vlastně bylo to důležitější než to jednání, protože ty jsi říkal, asistent ví, ale vlastně veřejnost se to nezdělá, tak můžeme to říct tady? Mal som rozhodnutie, s, um, stretnutie s producentmi, pripravuje sa audiovizuálny zákon, dali mi tam nejaké e, zásadné pripomienky, bude to kľúčový zákon, ktorý má riešiť spoplatňovanie digitálnych platformiem, respektíve uh, inštitúcie alebo televízie, nelinárne televízie typu uh, Netflix, HBO, Sky News a tak ďalej sú na našom trhu bez akejkoľvek regulácie a všade vo svete, respektíve v 14 27 krajín eh, musia dávať do audiovizuálnej formu v fondu nejaké percento obratu a potom eh, tie peniaze idú na podporu eh, národnej kinematografie. Mal som štyroch producentov, ktorí robia incomingových podstate e, dohodnutých, dohodnutých mimo, mimo parlamentu a išiel som v dobrej miere, e, akože samozrejme teoreticky som to mohol zrušiť, ale keďže to boli 4 asi týždeň, možno 10 dní sa to dohadovalo, pokladal som to za dôvod, dôvodné a, a podstatné a samozrejme oznámil som im e, v podstate filozofiu toho zákona. Niečo sa im nepáčilo, ale v poriadku. Vkrátka, nebolo to tak, že som si to vymyslel. Naozaj som mal e, stretnutie. Ale to je jedno. Jednoducho nemohol som byť za úplného prostáčika, ktorý príde, e, spadne do pasce, ktorú mi koaličný poslanec nastavil a ja nechám, aby sa prijalo absolútne nepriateľné uznesenie, ktoré konštatuje neviem čo, ale akože veci, ktoré, ktoré naozaj nie sú objektívne a nevyplynuli by z otvorenej a rovnej debaty. Hm. No a to je poslední věc, kterou se zeptám k tomu, ne téhle formě, ale už vlastně k tomu obsahu, protože a, paní Jaurová, tak jak jsem ji pouštěl ještě před tím zvukem z toho, tak mluvila tam o fondu na podporu umení, a, tak a, a druhá věc, o které budete vy hlavně mluvit, tak je ta zpráva NKU. Oboje jsem tam četl, je tam opravdu ty zjištění jsou dost závažný. A je to tak, že můžete, když to řeknu takhle, můžete si teď dovolit ještě další měsíc a něco to nechat jako vyhnít v úvozovkách, jako by neřešit to? Ačkoliv vás... Ne, tam sú, tam sú viacero vecí. NKU z absolutné většiny až na mále výnimky konštatuje zásadné pochybenia predchádzajúcich garnitúr. Či už to bolo krásna hovorka, obstarávanie a tak ďalej. To sú nekonečné príbehy, kde 14 rokov sa opravuje jeden požiar, úplný nonsens, tam bola séria pochybení a je tam množstvo spisky hrad a tak ďalej. Len veľmi málou mierou sa to dotýka už našej garnitúry, nejaký 2014 rok, tam sa konštatuje, že do vedenia niektorých inštitúcií, že nekompetentní ľudia, čo Ešte. samozrejme plne akceptujeme a tam boli aj výmeny. 2024 samozrejme. To znamená, že e, je tam nejaká možno 5-10% kritika je našu garnitúra, 90% je iná. Takže tam nemáme problém ani s tým uznesením a je celkom fajn, že sa tam e, nejakým spôsobom e, povie kto kedy a za čo je zodpovedný. Mimochodom je tam aj bývalá ministerka Lašáková, tá tiež má nejaké maslo na hlave a tiež sa tam konštatujú rôzne veci, takže už aj kvôli tomu by bolo dobré, aby sa k tomu mohla vyjadriť, pretože e, tam sú správy, ktoré nie celkom, v tej správe tam aj jej pôsobenie je plne, že bezchybné. No a čo sa týka výdavkových limitov, to je, a skúsim vysvetliť, že niektoré inštitúcie v zriadovateľskej pôsobnosti e, ministerstva si naškrečkovali peniaze na nejaké projekty, ale nestihli ich vyčerpať. Ak sa stane taká situácia, tak sa tie peniaze vrácajú do štátneho rozpočtu čo je nemilé už samo o sebe, ale je to ešte oveľa nehorš, horšie v tom zmysle, že potom na budúci rok sa viažu eh, tzv. tie výdavkové limity a o tú sumu, ktorá sa vráti do rozpočtu, sa ponižuje rozpočet. To znamená, je to asi 30 miliónov eur, to je miliarda korún, čo je už poriadna pálka. Samozrejme, pre mňa je to fatálne manažerské zlyhanie tých, eh, tých manažerov, ale vznikla realita taká, že vlastne tie peniaze, ktoré už boli v rozpočte na kvôli výdavkovým limitom sa budú viazať. A samozrejme, tým pádom tá miliarda sa musí ušetriť v rozpočte, v korunách, hovorím, teda 30 miliónov eur. A inštitúcie, ktoré, ktoré sú, e, tak e, sú nespokojné, pretože je tých peňazí málo a samozrejme ono je to v priemere 5% na každú inštitúciu, ale sú niektoré, napríklad Národné divadlo 2,5 milióna a podobne. Ja sám presne neviem, ako to chce ministerstvo riešiť. Ministerstvo to rieši, komunikuje so štatutármi a nech sa to teda pekne na mm, výbore rozdiskutuje a nech samozrejme kompetentný odpovedá otázku, že či to nemohli ustriehnúť, prečo tí manažeri si naplánovali peniaze neminulých, či sa dá vyjednať s ministerstvom financí nejaká výnimka, kde a v akých kapitolách sa bude. Toto sú všetko plne legitímne veci, ale teda vtedy, keď naozaj tam budú aj koaliční poslanci, však aj oni majú záujem vedieť, ako sa to, ako sa to robí. A toto je kľúčová záležitosť. NKU je konštatovanie, kto kedy pochybil v pohode. 90% sú predchádzajúce garnitúry, 10, možno 15% je táto súčasná. Výdavkové limity sú aktuálna vec, ktorú rieši na dennej báze vedenia ministerstva. Jasně? Tak, zeptám se tě na, na věc, která je vysloveně aktuální vlastně ze včerejška a, a která vlastně souvisí s tím fondu na podporu umění. A jedna, která teda mě překvapilo, že z, jo, máme konec března a paní Euronová tvrdí, že ještě nevyplatili žádné peníze a do srpna nevyplatí? A ten model je taký, že... Nebo takhle, tvoje informace se shodují, že to je tak? Uh, takto bolo to štandardné, ja však roky som e, cez fond e, žiadal granty. E, v priebehu roku je asi 25, 30, 35 výziev. Každá výzva ide jeden mesiac, nieka, niekoľko víziev ide, 4, 5, 6 víziev ide každý mesiac a potom vlastne ten model je taký, že do 90 dní majú komisie rozhodnúť o projektoch, potom uh, sa uh, dodajú nejaké administratívne veci, potom sa dá zmluva do centrálneho registra zmluva, na základe toho podpíše sa samozrejme a potom prídu prostriedky. Čiže je štandard, že keď je výzva v marci, tak niekedy v auguste prídu peniaze. Prvé idú periodika, lebo tie by mali už od nového roku, tie sú niekedy v oktobri, v, novembri a tie výzvy sú dané, napríklad na knihy, či kolegovia bývali, komunikujem s nimi, tak tuším, tento pondelok je uzavretá výzva, a potom nastane ten e, proces posudzovania projektov a jasné, že niekedy e, niekedy v júni, v júli e, sa začnú robiť zmluvy. Len aby bolo jasné, v zásade je to tak, že tento rok sa dostane grant a vyčerpať peniaze, či povedzme, že v júni alebo v júli sa podpíše zmluva, do dvoch týždňov prídu peniaze na účet žiadateľa a potom od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roku sa môžu čerpať tie peniaze a do 30. septembra sa dáva vyučtovanie vecné aj finančné. To znamená, že to nie je žiaden problém, to nie je že do konca roka, to je v podstate takmer rok od podpísania zmluvy. Žiadateľ v našej, v tých literárnych eh, eh, ktoré som teda hlboko oboznámený, môže čerpať od 1. júla do 30. júna, čiže rok, rok môžeš čerpať. Čiže mňa toto nejak nerieši, samozrejme, že, alebo nevy... E, rušuje. Samozrejme, že sú niektoré festivaly, ktoré sú v lete. Tam je treba, aby, ja neviem, už v maji, v júni boli tie zmluvy podpísané, aby prišli peniaze oni keď majú zmluvu podpísanú, tak si vedia aj dať preklenujúci úver na mesiac, dva a potom sa to z grantu nejak refunduje. Ale áno, bolo by komfortné, ak by niekedy v maji, v júni už peniaze prišli, aby letné festivaly folklórne a podobne už mali krytie z fondu. E, či a aké ja nie som schopný sledovať 36 víziev, je možné, že tam je nejaká, nejaký časový skls, ale určite to ne, neohrozí čerpanie projektov e, a vôbec pre žiadateľov je podstatné to, aby mali vedomosť, že tú zmluvu, že projekt bol podporený a že teda tie peniaze prídu a keď, tak si nejaký krátkodobý mesačný úver vedia vyriešiť. No, ještě e, dvě věci, které s tím vlastně souvisí, protože ono už je to tak možná dva, tři týdny zpátky, to jsem tak jako zaznamenal u nás, že a něco, co se jmenuje nezávislé kulturní centra a vlastně čelí existenční krizi, protože jim byla vlastně zrušena ta podpora. A pak je ta druhá, která vlastně, o které jsme mluvili před vysíláním, která je taky z té rady na, na Fondu na podporu umění, který na včerejší a, schůzi jenom tak jako za dvě minuty v podbodu různé najednou desítky festivalů, časopisů a tak vlastně jim zrušil už domluvené, schválené peníze, které jak si očekávali. A to mě hrozně zajímá, jestli myslí, že to je jako protizákonné, eh, protože oni říkají, že to protizákonné je, pokud už ty peníze měly schválené a vlastně pokud počítali s něčím, i třeba teď právě v onom dubnu, květnu, červnu, kdy ty festivaly bývají, tak nic nedostanou, týká se to právě nějaký časopisu a podobně, a co by tě asi mohlo zajímat, a to předpokládám, že asi tušíš, tak existuje, existuje nějaký bratislavský knižní festival, což je největší literární akce v Bratislavě, tak ta byla vlastne znamená peněz tež. No áno, áno. přesně tak. Tak to mě zajímá hrozně ako tvůj názor, uh, jestli to je kontroverzní nebo... No, já si myslím, že to bolo veľmi. ono, ja som hneď v ten deň uh, eh, hovoril s rejitelem fondu a naozaj si nechám toto vysvetliť, lebo to je veľký průser. Sú tam aj napríklad bratislavské jazzové dny a podobne, čiže mnoho, mnohoročné festivaly. Najprv vysvetlím ten akože koncept tak pre bežné projekty typu, že chcem vydať nejakú knihu, tak tam je logické, že každý rok zažiadam nejaký počet grantov a nejaké, niečo mi podporia, niečo mi nepodporia. Ale pri niektorých typoch overených periodík, festivalov s dlho, dlho, dlhoročnou tradíciou sa povedalo pred nejakým časom, že jednoducho ak vychádza, poviem príklad, literárny týždenník od roku 88, čiže 38 rokov má tú tradíciu, e, má nejakú stabilnú kvalitu, úroveň a podobne, tak bolo zbytočné každý jeden rok vypracovať projekt, žiadať, čakať a tak ďalej. Tak tieto overené s dlhou tradíciou a s e, dostatočnou kvalitou mohli raz za 3 roky žiadať a potom mali ako keby predkupné právo, že nemusia žiadať každý rok, ale automaticky im pustia tie prostriedky. Po troch rokoch sa znova prehodnotí, že či kvalita ostáva udržaná, či, či ja neviem, pri festivaloch je v poriadku dramaturgia, návštevnosť, všetky tie veci. Ak by sa povedalo, že išlo to dolu vodou a úroveň je zlá, tak nemusia na ďalšie trojročné obdobie dať ak sa povie, že je to v pohode, môžu ďalšie 3-ročné obdobia. Tie zmluvy boli tak nastavené, že to boli na 3 roky, to znamená, ja neviem, pokiaľ ja viem, tak e, e, človek, ako, ktorý má elementárne právne vedomie, zmluva sa môže vypovedať za presne určených vecí, ak sa neplní nejaká časť tej zmluvy, že sú zmluvné podmienky vypovedania zmluvy, alebo po vzájomnej dohode oboch strán. Hej? Čiže keď sa obe strany dohodnú, že dobre, tak teraz nie, ale bude to inak, a dobrovoľne podpíšu, tak je to v poriadku. Pokiaľ nie je to nárokovateľné a naozaj neviem, e, ako to chce šéf rady fondu. E, ja som s ním ešte nehovoril, ale samozrejme v pondelok by som to mal riešiť, mal by som sa e, stretnúť s kompetentnými a budem teda naozaj žiadať vysvetlenie a teda aj povedať, že, že ak pôjdu do takejto divič, divočiny, tak naozaj hrozia žaloby, ktoré nemôžu vyhrať, alebo ja neviem, teda nech mi dajú nejakú právnu analýzu. Uh, minimálne, čo chcem, je, že by sa urobili nejaké urýchlené komisie, ktoré dajú náhradnú túto, že dobre, tak na 3 roky nie, ale nech si teda môžete požiadať o ten e, grant e, na jeden rok, dobre, je to nav navrat späť, ale nech nech tie veci ako ďalej fungujú, ono sa to teoreticky ešte dá, však jazzáky sú niekedy novembri a periodikum, no tam je to veľký problém. Ja teda verím, že sa to nejakým spôsobom prehodnotí a e, že to nepôjde do nejakej divočiny, ale toto je pištovníctvo, ja sa s tým nestotožňujem, respektíve nechám sa informovať a budem tvrdo oponovať e, v prospech toho, aby veci, ktoré majú dlhodobú tradíciu, ďalej fungovali. Takže správa pro dotčené vlastne Spravo možná... Doručené, že e, ne, ne, nie som s tým stotožnený, nevedel som o tom, budem sa pýtať a budem veľmi silne apelovať, aby sa takto nerobilo a keď už teda chcú, že trojročné, ja neviem, kde e, našiel, kde v zákone bolo, že nemôžu byť viacročné projekty, viem, že chceli, mali to odkomunikovať, mali e, nerobiť to retroaktívne, mali povedať, dobre, rušíme e, trojročné projekty, ale až vtedy, keď expirujú ďalšie, alebo včas vyzvať tých žiadateľov, viete čo, dobre, e, mali ste na tri roky, ale zažiadajte znova, posúdi ich komisia a jednoducho nie je takto, že už sú v tom, že už konzumujú ten druhý, tretí rok a, a naraz povedia, že nič. To jednoducho takto sa to nerobí. No, e, ještě jednu věc, kterou mám, protože říkám, teď z kauzy, který já slyším, se vlastně téměř pravidelně vlastně týkají nějakých finančních toků, kam tečou, netečou. A jak jsem říkal, že jestli je něco, co ještě uh, jak si hýbe světem alternativy, když jsem viděl třeba rozhovor ministerky s Mimi Šramovou a, a její rozhovor s Tomášem Tarabou, tak je tady jedna záležitost, která se vlastně týká taky toku peněz a, a zároveň a eh, médií, která je vlastně propojená, tak a eh, mám tady vzkaz od Rudolfa Huliaka Andrej Dankovi, tak pojďme si pustit audio tak pán Danko opäť trafil semafor a totálne sa zosmiešnil. Je úplná drzosť, ak vedenie typosu pod vedením Huliaka, Estever ako žobráčik dostane milión a Markiza Jojka, ktorá túto vládu ničí, dostanú 5-7 miliónov. Tak aby bolo jasné, naše vedenie typosu vynakladá finančné prostriedky efektívne. To je pojem, ktorý vašim ministrom nehovorí nič. Efektivita znamená, že ich dávame do tých médií a do tých rádií, kde návratnosť týchto finančných prostriedkov je čo najväčšia vzhľadom na zisk, ktorý máme v typose za rok 25 pod našim vedením rekordný za jeho životnosti. Takže nebudeme dávať do STVR, ktorá má 150 miliónov zo štátu a čím ďalej pod vašim vedením klesá jej sledovanosť. Aby bolo jasné, my budujeme a my robíme pre občanov Slovenskej republiky a Boh ich uchovaj, keby ste vy tento štát mal v rukách a všetko tak vyzeralo, ako skrytá privatizácia typosu, ktorú ste pripravovali. Prajem vám krásny slnečný deň, pán Danko. No, peníze z typosu do STVR, a Tomáš Traba teda říká do alternativních médií, a, ale zjevně to asi tak úplně nebude. Tak a, eh, pojďme se brát ještě tuhle záležitost, eh, protože asi zjevně žije. No ťažko naši voliči chápu, že do tvrdo opozičných médií sa lejú desiatky miliónov a do verejnoprávne jeden milión. E, tam není taká priemer, ako sledovanosť jednotky je o niečo nižšia, e, ako ona je tretia najsledovanejšia. Neviem, ako je to v Čechách, nová je určite vysoko nad e, verejnoprávnou. A čo je to ale... ako skupina je, je nejsledovanejší? ale to je v poriadku, však e, dneska máš multiplexy, ale teda e, STV 2 má úplne inú sledovanosť, 24 e, ešte, šport podľa toho, čo je, čiže je to rôzne, ale, ale jasné, že, že aj Nova má celú sériu médií, aj Prima má celú sériu televízií, od Prima Classic cez Prima Krimi a tak ďalej, čiže, čiže keď zoberieme skupiny, tak v poriadku tam ide nejakým modelom. No, e, ťažko toto vysvetľovať, že taký nepomer. No, celkom zjavne nemá 12-násobne väčšiu sledovanosť než e, ja neviem, Markiza, než má STVčka. Hej? Čiže tam tá proporcionalita nie je a neviem, samozrejme taký na prvú tá interpretácia je, že e, dotuje masívnym spôsobom komerčné televízie, aby boli k nemu ústretové a kašle na verejnoprávnu. Mm, ťažko toto vysvetliť voličom, ale ako, ja si myslím, že on vie, že to je záverečná, konečná, no tak, e, tak jednoducho to robí, e, lebo však čo už potom. No. Že reálne to a, tak e, nevypadá, že sa to stane? Reálne, akože ja chápem, že na Slovensku máme minimálne tri alebo štyri stavkové kancelárie, máme Fortunu, máme Nike, Eh, a oni sú na nejakom trhu a potrebujú eh, samozrejme inzerovať, aby eh, ľudia išli práve do tejto štátnej sáskovej spoločnosti alebo teda hej, spoločnosti na typovanie do typosu ale myslím si, že keby to bolo podľa sledovanosti pomerne, že ja neviem koľko, 30% alebo 35% trhu má skupina Markíza, 24% má Jojka a nejakých okolo 20% STVčka. Keby to bolo takto rozparcelované, tak v poriadku. Ten, kto má najväčšiu sledovanosť, je, má najväčší objem reklamného balíku, potom menší, potom menší, ale to není určite 1 ku 12. Hej. Takže Takže v tomto zmysle je to ťažko obhajiteľné. No, já ještě teda poslední věc, než se to vrátíme k mailům a k otázkám posluchačů, tak ještě se tě zeptám na jednu věc, kterou už se vlastně chci zeptat hrozně dlouho a tuhle mě ta otázka napadla, protože a, když bychom se vrátili do Česka, jenom z toho pohledu, že Andrej Babiš chce zrušit televizní poplatky, a, že je nějakým způsobem převezme stát, jak to ještě bude vypadat, a, vlastně nevím. A, a oni asi taky zjevně ne, protože ještě to není úplně rozhodnuté. Tak zeptám se tebe, jestli a teď se zeptám úplně neutrálně, jenom mě zajímá tvůj uh, názor a, a vidina, jestli vlastně ten model, který jste zvolili, že procento z HDP jde automaticky do uh, eh, STVR, jestli je vlastně funkční, nebo jestli se osvědčil. To mě hrozně zajímá, jaký s tím máte po těch kolika dvou letech, řekněme, zkušeností a jestli... Ne, to asi čtvrtý rok, to už je, ještě za minulé vlády to bylo... E, myslím podle nového zákona, když to budu brát takhle. No, nový zákon byl 23. tak teraz je 26, 3 roky, no, dobré. Tak jsme 23, dobře. Hej, uh, tento model by bol v poriadku, ak by to bolo ústavným zákonom. Ak by to bolo 0,15 a nebolo by ľahké to meniť. Len jeden rok to bolo 0,15, potom to bolo 0,12. V podstate každý zákon o štátnom rozpočte valorizuje a to nerobí stabilitu. Uh, model financovania verejnoprávnych uh, inštitúcií alebo médií sa dá robiť dvoma spôsobmi. Ten model koncesionárskych poplatkov bol obrovský problematický v tom, že tam nemal automatický valorizačný mechanizmus a e, každé zvyšovanie nejakých e, poplatkov alebo čo je nepopulárne a preto u nás 14 rokov neboli koncesionárske poplatky menené a reálna suma bola tým pádom podstatne nižšia než, než e, v podstate e, to bolo v minulosti. Vy ste v minulom volebnom období dali nejaký valorizačný mechanizmus a teraz to chce zrušiť, takže to je problém. Pre mňa je pre stabilitu verejnoprávnych médií automatický rast. Uh, E, výhoda toho výlomku je z toho, že väčšinou teda ekonomika, aj keď raz viac, raz menej rastie a tým pádom sa zvyšuje objem prostriedkov pre verejnoprávne médiá a plus minus sa udržáva e, na nejakej úrovni v reálnych cenách. Pokiaľ to boli koncesionárske poplatky, ktoré 14 rokov neboli valorizované, tak v reálnych cenách sa brutálne strácala tá reálna suma a muselo to sa, sa to riešiť človek plátaním typu zmluva so štátom a podobne. E, takže ja som za taký model a pre mňa je systém v poriadku, ktorý má automatický rast, alebo teda kde, kde nie je fixovaný na nominál, ale na reálne ceny. A to je buď pri valorizácii koncesionárskych alebo e, naviazaným na percento alebo výlomok HDP, ktorý ale tiež by mal byť nejak fixný. Pokiaľ sa každá vláda môže každým štátnym rozpočtom zmeniť to percento, tak je to problematické. Hm, tak, uvidíme. Tak pojďme se dostat tedy k mailovým posluchačům. Já vlastně ještě jednu věc mám, která vlastně by voliče měla asi také zajímat a je to otázka od posluchačky. Já jsem se hlavně na, ve vás, pane Michalko, velmi zklamala. Od Danka se to dalo čekat, ale od vás jsem nečekala takové podrazy. Vys volby poštou, to je neskutečné, co jste natrepali. Koalice chce zrušit volbu poštou jenom proto, aby opozice neměla hlasy. To vážně, pane Michalko, což je známý tvůj výrok z rozhlasu, že vlastně to je velmi výhodné a nevýhodné a že když to bude na ambasádách, se to srovná. A já to spojím ještě spojené s jednou věcí, a kterou jenom asi pravděpodobně nevím, jak to je, ale zeptám se, a volební kvórum 7 nebo 10%, s čím přišel pan Majerský. To je absolútny hoax, absolútna stupidita, to absolútne môžeme vylúčiť. E, na toto nie je žiadna vôľa. Asi na to stačí jednoduchý zákon, ale jednoducho nikto krem smeru to nechce. Takže ja neviem kto a nech povie teda zdroj, lebo také nič neexistuje. A e, má dristy. Čo sa týka voľby zo zahraničia, my sme to tu mali viackrát pertraktované. Uh, Vlkov názor je úplne jednoznačný, on je striktne proti tomu, aby ľudia, ktorí ne, uh, nekonzumujú výsledky volebného správania, nemali tento, tento návrh, e, teda ten, túto vlastnosť, alebo teda túto, toto právo. Hej? Toto je podľa mňa legitimná vec. Ja by som to nejak naškaloval, uh, a to som jasne povedal, že jednoducho, pokiaľ niekto tu má byt, dom, chodí tu, je dočasne v zahraničí, na študijnom pobyte alebo na nejakej časovo obmedzenej manažerské funkcie v rámci nadnárodnej korporácie, ale má tu väzby, mieni sa tu vrátiť, je zamestnancom nejakej firmy, ktorá má rôzne tieto, ale má tu všetky väzby. A nie je, že niekto predal tu dom, nemá tu nič a príde to raz za 10 rokov na, na týždeň. E, ten princíp je jasný. Pokiaľ e, vychytám výsledky svojej voľby, keď volím dobre, mám benefity, keď volím zle, je to moja zodpovednosť, ale vyžerem si to, v tom, právo, v tom prípade mám právo na voľbu. E, ukazuje sa, že voľba zo zahraničia bola extrémne vychylená oproti uh, slovenskej realite a ľudia, ktorí volili, uh, existuje taký, taká technika gerrymandering, to znamená, že účelové úpravy volebných obvodov v prospech jedného a v neprospech druhého. Teraz to robia v niektorých štátoch, v Spojených štátoch. Trump chce takýmto spôsobom zachrániť snemou reprezentantov. A toto je taký metaforický gerrymandering, lebo pokiaľ strana, ktorá má 17% na Slovensku, má 62% v voľbách eh, korešpondenčných, tak je to vychýlenie dosť zásadné eh, z tohto a treba to nejak korigovať tým, že sa to dá na ambasády, je to len veľmi mierna korekcia. E, nebude to definované iba na ambasádach, ale aj na konzulátoch a honorárnych konzulátoch. A ja som to xkrát povedal, že napríklad v Británii je 150 volebných miestností pre Poliakov, to je do akčného rádia 40 minút sa tam môžu dostať, hoci kde, z hociakej časti, tak je to úplne v poriadku, podľa mňa to bude ešte úspešnejšie, ale tam treba najprv otázku, že či a do akej miery to dáme. Ja neznášam e, extrémne falošných politikov, ktorí robia hlupác, e, hlupákov z voličov, tak ja som povedal, ako to je. Tento spôsob je extrémne nevyvážený. E, silne preferuje istú časť a ja to hovorím v pohode. Ja by som to možno nechal. Ja, áno, je to otázka 50 tisíc hlasov relatívne marginalita, asi 15 tisíc, 17 je jedno mm, poslanecké miesto alebo republikové číslo, to znamená nejaké 3-4 volebné e, hlasy. Pri extrémne vyrovnanom kvóre to ale môže, keď sa pôjde o každý hlas, nejakým spôsobom vychyliť a je to teraz dovolený, ale neférový doping pre jednu ča e, časť politického spektra, tak som to povedal. A ja teraz neviem, či teda tak strašne naštvaná je teda posluchačka zo zahraničia a e, ak je, a tak ma to mrzí a nedaj Boh bola naša volička, ale vo všeobecnosti my sme mali 3% v zahraničí, 6% máme, ono, čiže nás to oslabovalo. Oslabovalo to aj mm, KDH ja by som asi s iniciatívou nešiel, lebo tak dobre, je to už tak nastavené. My sme slúbili, že dáme ešte m, mm, túto voľbu, e, aj prezidentskú. Ale mňa štve, keď už sa do toho ide, že sa vymýšľajú bachorky o tajnosti volieb tak. Ja som povedal, ja toto nebudem hovoriť. Ja nebudem hovoriť, že toto je, že, že keď niekto dá, hlasuje e, a dá do jednej obálky a druhej. Ja nebudem hlupý papagaj, ktorý bude tliachať veci, ktoré nejaký ideológovia vymyslia. Ja po, povedal som natvrdo, ako to bolo. Zneistuje nás to, ne že zneistuje, znevýhodňuje nás to. Uh, preto prišla tá iniciatíva. Tri mandáty nie sú nič zásadné, ale pri extrémnej vyváženosti a vyrovnanosti je to, je to tiež o každý mandát pôjde. A keď teda ide, tak majte aspoň guraž povedať to natvrdo. Ja to teda hovorím. Uh, ak teda to bude, tak ja za to zahlasujem. Dostával som veľa presne opačných podnetov. Veľa našich voličov hovorí, že prečo by mali rozhodovať ľudia, ktorí nežijú na Slovensku o tom, kde bude smerovať. A, a dobre, berem ešte jednu vec. Ja som ochotný diskutovať o tom, aby ľudia, ktorí majú veľmi silné väzby na Slovensku a vedia ich zdokladovať, tak mali to volebné právo. Hodzaj korešpondenčné, alebo teda však samozrejme na ambasádach. Ale no je. nech sú to ľudia, ako som vravel, ktorí tu majú väzby, majú tu byt, majú tu trvalé pobyt, vrátia sa tu, sú na časovo obmedzenú dobu v zahraničí. Nie je takí, ktorí predajú všetko a e, sú tam, ich deti tam chodia, už ani nevedia pomaly po slovensky a majú vody na Slovensku. Toto mám s tým veľký problém. Môžu si hejtovať ma koľko chceš, je to moje E, argumentačne vystavané stanovisko a môže sa s tým ne, teda nestotožniť, ale podľa mňa je to absolútne legitimná debata. No, já jenom nad tím přemýšlím, takže když bychom vzali jenom Českou republiku, tak eh, podle eh, ministerstva zahraničí vašich eh, z roku 23 a v České republice je zhruba 200 tisíc Slováků, tak jenom si říkám, že myslím, že vaše zastupitelské úřady jsou Brno-Praha, tak? Áno, ale môžu byť aj na honorálnych konzulátoch. Tam není to striktne, že iba na ambasáde. To znamená, keď bude nejaký, ja neviem, krajanský spolok a tam sa robí okrsková miestnosť, e, máme veľa krajanských spolkov a ja neviem, e, niekedy sme mali v Karvine školu slovenskú, e, akože to není tak, že iba na tých dvoch miestach. Navyše teda Česko nie je také veľké, tak iste no. Niekto prejde možno 100-150 km, keď je pre, motivovaný, môže ísť takisto. Ak býva niekde ja neviem, z Brna, tak môže ísť aj na Slovensko voliť. Hej, takže Ale to, to sa deje. Ja spíš problém. právě směřuju k tomu, že kdyby půlka z nich, z těch 200 tisíc, co jsou v Česku, tak půlka jistě a doznačná část normálně na Slovensko dojede. To asi se stane. Ale jenom no, kdyby náhodou to, ale kdyby to bylo tak, jako, jak, může, jak můžou ty místa a záleží, kolik jich zemích je, a to já nevím, jak byste měli vlastně nadefinované, třeba pro Česko, tak kdyby tyhle lidi ano. se rozhodli jít jako hlasovat, tak jak to ta když řeknu ambasáda jako, jako volební místo, jak to vlastně může technicky zvládnout, že to si nemyslím, že může stihnout? Ještě. raz. Z všetkých krajín na svete prišlo 58 tisíc hlasov pri korešpondenčnej voľbe. Zo všetkých štátov. Hej? Z Čech podľa mňa absolútna väčšina pôjde na ten víkend na Slovensko a odvolí, len relatívne nepatrná časť pôjde, áno. Možno bude nejaká registrácia, že si urobí e, tohto, no a tak urobí viacero miestnosti, tak si prenajme nejakú školu alebo niekde, ambasáda zabezpečí volebnú miestnosť, podľa nejakého dopytu uh, si objedná uh, to, že bude jedna ambasáda, respektíve takto, v Čechách, pokiaľ viem, máte voľby na ambasádach a e, nejak to zvládnu. No tak e, keď to funguje e, v Čechách, v českom modeli, tak by to fungovalo aj v slovenskom modeli. Dobře, tak je to otázka počtu těch míst za mě, určitě. No. Dobře, tak eh, pojďme se vrátit k otázkám posluchačů a vlastně se vrátíme ještě ke sněmu vašemu pracovnímu. Eh, posluchačka Ana, dobrý den, otázka pro pana Michalka. Budou pan Taraba a paní Šimkovičová přijatí do SNS? Eh, Robili loajální politiku vůči SNS, tak proč nebyli pozvaní i na sněm? Bez nich SNS nemá šanci, kromě vás tam nikdo nic nedělá, aspoň to není vidět. Pan Danko dělá jenom hambu, napsala paní Ana. Ja som to už tisíckrát povedal, poviem tisíckrát prvý. Pani Šimkevičová dostala ponuku. Ústredný tajomník samozrejme, že s vedomím predsedu jej zavolal a vyzval ju, aby vstúpila do strany. Ak si myslí, že bude niekto pred ňou kolenačkovať a vypisovať jej, a ne, tak to tak jednoducho nebude. Predseda jasne povedal, že nikomu vypisovať prihlášku nebude. To isté sa stalo aj mne. Mene zavolal ústredný tajomník, spýtal sa, či by som bol ochotný uh, Vstúpiť do strany. Ja som dal v zásade pozitívnu vec. Bolo to veľmi, e, by som povedal, neoportunistické rozhodnutie. Bolo to v čase, kedy bola v útlme, ale v poriadku. Spojil som svoje meno s touto stranou. E, povedal som, že v zásade áno, ale že bolo by fajn, keby predseda e, nejakým spôsobom povedal, aké má očakávania, akú perspektívu. On mi následne na to zavolal a, sme sa dohodli. ak sa niekto chová ako primadona, no tak sorry, akože nikto nebude pred nikým kolenačkovať. E, bolo jej odkázané e, ministerke, že keď e, pošle tú prihlášku, predsedníctvo sa tým bude zaoberať a nevidím dôvod, prečo by nemala byť prijatá. Bodka. Ale akože predstava, že niekto robí zo seba primadonu a asi a pravdepodobne, však to všetci vedia, čaká, že príde ponuka od jednej lukratívnejšej strany, ktorá ale medzi tým neprišla, takže že teda e, a potom už je dobrá sns keď nikde inde ju nechcú, no tak akože sorry. A preto sme aj dali ľudia, ktorí deklarovali ochotu byť v dobrom aj v zlom s sns kou boli pozvaní. E, no a tí, ktorí špekulovali, neboli, ale samozrejme tá šanca je, čo sa týka Tarabu, tam si musia samozrejme oni sadnúť a povedať si svoje tieto. Ja osobne si myslím, že to som už povedal aj, aj v priebehu relácie, že e, bol, bude mu umožnené kandidovať za SNS. Či ho Danko chce dať do strany alebo pustiť, to neviem. Tam sa mi zdá, že môže byť aj nejaký faktor. Ale respektive takto, treba si uvedomiť jeden kontext. Pred asi dvoma týždňami začala séria článkov, kde Boris Kolára, kde kto sa vyjadroval typu, že uh, keby bol on predseda 10% a tak ďalej. A boli to naozaj PR články e, od jednej redaktorky pravidelne a toto riešili ako tému. E, robiť takýto nátlak nie je celkom šťastné a je to ťažko kontraproduktívne. Nebyť toho si myslím, že tá komunikácia medzi Dankom a Tarbom by bola podstatne otvorenejšia a jednoduchšia, ale v poriadku ja teda verím, že e, sa nakoniec nejak dohodnú a že bude súčasťou kandidátky aj Taraba. Tak on jeden z těch výroků Andrej Danka byl ten, že už je draftoval oba na premiér na svoji kandidátku, tak nevím. Čo není pravda, ja som to xkrát vysvetlil aj v tom rozhovore pre hospodárske noviny, takže vieš, ako to bolo. Uh, bol nejaký konflikt na úrade vlády, uh, tresol dverami, odišel a vtedy povedal ako vedľajšiu vetu premiér, kašlite na neho, ja vás zoberiem. No a nikdy viac sa to nezopakovalo. E, všetci podpredsedovia e, e, vyvrátili, že by sa o tom čo len uvažovalo. Nič také nie je. V, SNS, v smere majú dosť ľudí, nepotrebujú ich. Ponuky z tejto strany vážne mienené neprišli. Asi sú niektorí ľudia frustrovaní, no ale tak to je. Tak, ještě poslední věc k tomu. Pane Michalko, trochu ztrácíte nadhled. SNS si střelila několik vlastních gólů v tomto vládnutí. Polovinu volebního období řešila uražené jako svého předsedy, boj o fleky a louposti, které překonal už jenom Huliak a největší vlastní gól si střelila na posledním sněmu. Opakované zvolení předsedy Danka je právě dostalo mimo parlament. Pokud by přišla nová tvář právě v osobě Tomáša Taraby, SNS měla šanci se znovu nadechnout a být silným hráčem na slovenské politické scéně. Hrát se teraz na brankáře, který chytá vlastní góly. Zajímavá myšlenka, ale už je pozdě. Posluchač absolútne nepozná uh, pomery. Je úplne iné, ako vnímajú voliči uh, niektorých politikov, ktorí sú nominované sns ako vníma uh, stranické štruktúry. Viete, ak uh, máte v rezorte 3500 miest, 3500 zamestnancov, a 10 alebo 15 e, odborníkov, ktorí sú aj kvalifikovaní odborní, prídu e, do tohto ministerstva a mikroskopická strana, život, národná strana, e, tam má pomaly 5 krát toľko ľudí, no tak je asi dosť problém, že tie štruktúry nie sú úplne nadklonené takýmto prístupom, keď príde nejaký nominant a skadruje do tretieho kolena a všetci sú nekompetentní, tak potom, viete, tá strana, ono, strany sú aj personálne agentúry, ale a nehovorím, že úplne všetci nominanti sú úplne že brilantní, ale myslím si, že sns mala podstatne viac kvalitných ľudí, ktorí mohli v tom rezorte byť mm, prínosní a nestalo sa. Pokiaľ sa takto správa človek, ktorý má ambície byť predsedom eh, k stranickým štruktúram, tak nemôže veľmi očakávať e, podporu a strana nie je iba IQ, ale EQ. E, vy musíte aj s tými ľuďmi vychádzať, musíte mm, e, hľadať talenty, hľadať kom, e, kompetentných ľudí, dávať im priestor a preto vlastne je to tak. No a môžem povedať, že v rámci stranských štruktúr Tarban je nejak veľmi populárny, skôr naopak. Áno, akože tam je ten zásadný rozdiel. Členov voličov strany je 166 tisíc, ale členov strany je 2000. A to není uh, skupina, ktorá má úplný prienik, ani ktorá je nejaká priama umera. Čiže pokiaľ niekto mal takú ambíciu, musel troška inak pracovať so štruktúrami. No jinak mimochodem jsem zjistil, že jste měli nějakou novou posilu, nějakou bývalou poslankyni Smeru, která šla dokonce dneska s panem předsedou do telky. Ano. Áno, je to Olga Nachmanová, bývalá štátna tajomnička na, na e, školstve. E, v podstate e, bola v smere, pred rokom vystúpila a teraz požiadala o vstup, tak my sme na školstvo nemali špeciálneho odborníka, tak samozrejme v budúcnosti je možné ju, ju teda na toto použiť. Budeme dávať legislatívne návrhy k odobreniu, respektíve k oponentúre a dostala priestor. Samozrejme, keď niekto prišiel, eh, je to politička, ktorá bola myslím v dvoch volebných obdobiach, v jednom bola štátna, v jednom bola poslankyňa, takže nejakú skúsenosť má, no a troška také paradoxné je, že prechádza zo smeru do SNSky. I takové jsou. No. Tak, další, poslední dva maily, romané. Zdravím všechny do studia, prosím o odpověď. Občan, pokud má pracovní smlouvu na dobu určitou, tak nedostává žádné odstupné. V rámci konzolidace by ani poslanci, primátoři a starostové neměli brát odstupné dvě až tři platy, protože jsou zvolení na dobu určitou, to znamená na čtyři roky. Je otázka. Áno, ale nie je také jednoduché. My vieme presne, že nemáme e, dobu neurčitú. E, je veľmi ťažko nájsť adekvátnu prácu výslužilému politikovi, hlavne keď teda e, tá jeho garnitúra ide do opozície, skôr naopak má veľké mínusy a to sú naozaj také, tie odstupné sú bez paušálnych náhrad, čiže to je polovica toho, to je de facto jeden plat a na tom to už naozaj to je malichernosť. Nikomu, nikto na tom nezbohatne a nič podobné. A to isté sa stalo pri primátoroch a, a starostoch. Jednoducho uh, Takto to bolo zadefinované. Mimochodom, niekedy to bolo neporovnateľné veľkorysejšie. E, v raných 90 bolo, že e, poslanec, ktorý skončil, dostal 6-mesačné odstupné. A teraz pozor, napriek tomu, že bol zvolený na ďalšie volebné obdobie, čiže to bol šialený bonus. Takže v 90 to bolo extrémne nastavené e, tie dvojmesačné odstupné nedostane každý poslanec a iba ten, ktorý mal celé volebné obdobie. Potom sa to adekvátne kráti, pokiaľ prišiel ako náhradník za niekoho alebo bol niekde inde. Čiže to ne, neznamená, že všetci poslanci to dostanú, len niektorí, ktorí celé si to odslúžia celé 4 roky a naozaj však akože tá nepričetná nejaký závisť alebo neviem čo, skúste si v tomto silne toxickom prostredí e, akože to odsedieť e, vrešťaceho, besňaceho pročka Matoviča, Šípoša, Jakaba. Choďte do, s Mešterovou do, do diskusí a počúvajte tie reči. Ak si myslíte, že to je také strašné medlízať, no tak ja by som vám to veľmi rád e, doprial a potom si kľudne závidíte teda, no. No ale on byl teďko vyrval kvôli zvýšení platu ministrů. Ale prezidenta nejakým spôsobom nerádne netýka poslancov a poslanci prvýkrát v dejinách majú nie že zmrazené platy, ale majú znížené platy. Tak poslední mail, trošku kritického typu od posluchače Petra. Pan Michalko na jakoukoliv otázku odpovídá tak zlouhavě a přeskakuje z témy na tému, že odpovědi v podstatě nerozumím, anebo se jí vyhne, anebo mě to přestává bavit poslouchat, než, se do, než to dořekne. Tak já nevím. Vlkovi jsem chcem vysvetliť celý kontext, lebo uh, nie všetci sú totálne zorientovaní a keď som například hovoril o tých uh, uh, vlastných góloch, tak som musel vysvetliť prvá vec, e, čo bolo s tým úradom pre, pre e, oznamovateľov, že sme to robili. Ja si myslím, že minimálne pre človeka, ktorý dlhodobo a systematicky nevenuje sa slovenskej politike, nejaké dovysvetlenie kontextu bolo nevyhnutné. Uh, a teda neviem, však to zase môžeš u, ohodnotiť ty, že či som to hovoril nezrozumiteľné, alebo som to len dal do kontextu, aby to naopak bolo pochopiteľné v všetkých veciach, lebo otázky, ktoré boli kladené, Uh, nemuseli byť celkom dobre pochopené pre človeka, ktorý to dlhodobo nesleduje, takže podľa mňa to bolo potrebné. No, eh, kdybych měl odpovědět já, tak já bych to řekl tak, že když máme tady relace trikolora, tak to je přesně relace proto, aby jsme se tím téma věnovali zaprvé do hloubky a na větší šístce a dostali se k tomu, k čemu se třeba Roman nikdy v životě nemůže dostat, když půjde do RTVSky, bude sedět ve studiu se čtyřma dalšíma, protože po další nejdéle minutě mu ten moderátor skočí do řeči, protože už by si taky ty zbylí tři chtěli něco říct. A vlastně nikdy se to jako, vždycky se dostanete jenom takovým heslům, které jako řeknou najednou tamhle něco, ale tady přesně nadace Trikolor je proto, aby Roman vlastně mluvil tak, jak mluvil a řekl některé věci v, sou, v delších souvislostech. A za mě, pokud ta odpověď je nejednoznačná, tak já, když mám problém, a teď nemyslím s Romanem, ale s nějakýma jinýma lidma, který taky třeba mluví dlouho, tak mě není nic jednoduššího, než se vrátit do archivu a tu odpověď si pustit ještě jednou, protože na druhý poslech někde v autě nebo někde do sluchátek, když si dáte tak třeba tam najdete něco, co vám potom vlastně začne nějakým způsobem dávat smysl. Asi takhle za mě. Jasne, ja len teda myslím, že pre väčšinu poslucháčov som dostatočne zrozumiteľný a že keď aj poviem niečo v kontexte, tak akože pointa je jasná a snažím sa veci vysvetliť a nezahmlievať. Tak Roman, ještě teda jeden mail, který přišel teď, tak, mhm. eh, protože je sice delší, ale jasný. Chtěl bych se zeptat pana Michalka, kdy strana SNS přijde s nějakým jazykovým zákonem, aby byl v 90 jaký byl v 90. letech, aby jsme konečně žili na Slovensku a ne v anglické kolonii. Starší lidé ani nevědí, co si kupují v obchodech. Množství produktů má cizojazyčné názvy, obchody, kavárny, restaurace mají často cizojazyčné názvy. Lidé už nerozumějí ani politikům, moderátorům, hercům a jiným veřejným činitelům, kteří mají plná ústa cizích slov. Dodnes většina lidí ani netuší, co je to ten narrativ, proč se místo slova vodce používá už jenom líder, místo tvorivost a tvorivá se používá kreativita, kreativní, Ne úroveň, ale level, ne smutný, ale tristný a tak můžu pokračovat do nekonečna. Naozaj musíme takto šlapat po jednom z nejstarších evropských jazyků, nemáme už žádnou národní hrdost. Proč nám je slovenský jazykový ústav, který se ne, ne, neuná, nič korigovat, nič adekvátně překladat, jen si vymyslí takový nesmysl, že místo slova poslední se má používat slovo ostatný, čo nám obyčejným lidem nedává žádný smysl. Vlastně je to pro nás nesmysl. Na koho se máme obrátit, pokud se chceme dorozumieť ve vlastním státe. S pozdravem Jana. No, jazykovedný ústav Ľudovita Štúra patrí pod Sávku, on vydáva aj veľký korpus eh, slovenského jazyka, aj veľký slovník slovenského jazyka, čo ne, nedokážem celkom pochopiť, že prečo to ide tak pomaly. Eh, v 59. a 65. vyšlo 6 veľkých zväzkov, teraz sme niekde ešte pri neviem, háčku alebo káčku, čiže to tiež je ona. Toto je on má dávať etalón e, eh, používania jazyka pre inštitúcie typu verejnoprávne médiá a podobne, Uh, nejaký jazykový úzus, ktorý by mal byť um, teda štandardný. Máme celú sériu jazykovecov, máme Sibylu Myslovičovú, ktorá má každý uh, deň ráno mala teda uh, také nejaké jazykové okienko, kde sa posluchači pýtali, ona odpovedala. Mal byť aj jazykový zákon, ktorý by zrejme narazil na maďarskú menšinu, tak e, po nejakej dohode to má byť až po, malo byť až po maďarských voľbách. E, odbor štátneho jazyka pripravuje jazykový zákon. Otázka je, či nakoniec e, pôjde do, do legislatívneho procesu alebo nie, lebo, lebo pred voľbami sa nechce tu na nejakým spôsobom vyvolávať napätie alebo nejaká hystéria ale to je vyložená otázka na ministerku. Hm, e, odbor robí, ona rozhodne, či ho pustí do parlamentu alebo nie. A čo sa týka týchto vecí, tam niektoré veci nesedeli, tristný a smutný nie je synonymum. To je niečo troška iné, ešte zo pár ďalších slov, ale dobré však v poriadku. Každý má nejakým spôsobom, aký sa vyjadruje. Uh, jasné, že anglicizmy a nejaké nadužívanie nejakých e, týchto slov by malo byť obmedzené v nejakých médiách, ale jedna vec je nejakí moderátori alebo e, e, ľudia, ktorí, ktorí ja neviem, čítajú správy, pripravujú správy. E, a druhá vec je, že respondenti, no tak tam už je to, je to ťažké, to sa nedá takto regulovať. A otázka je, že jazyk je živý organizmus, on sa nejakým spôsobom e, konfrontuje aj s medzinárodnými e, slovami, anglicizmami, latinizmami, e, sú, veľa slov je synonymických, že je teda latinský aj, aj slovenských a už sú súčasťou našej slovnej zásoby. A nechcem teraz nejakú lingvistickú alebo jazykovednú vec, my riešime hlavne nápisy národných menšín, kde a za akých okolnosti sa môžu používať. E, v Rusku je teraz, že sa premenúvávajú anglické názvy na slovenské. Obávam sa, že na toto by nebola vôľa u nás. No a e, noviny, časopisy a média by mali samozrejme používať spisovný jazyk E, keby to moc ustreľovalo. Verejnoprávne médiá majú na to aj e, taký odbor, kde sa hodnotia moderátori a sa im vytýkajú nevhodné používanie slovenského jazyka a, a chodia na nejaké školenia, toto to viem, lebo tam som robil. Uh, takže tam sú aj ľudia, ktorí vyložené toto ich oborom, tak aspoň v týchto uh, erbových inštitúciách by sa mal používať slovenský jazyk náležite. Tak, Romane, to by bylo vše pro dnešní relace Trikolora. No. A probrali jsme to opravdu hodně, hodně do hloubky a dostali jsme se i k, věcem, kterým jsme se asi běžně a nedostali, ale každopádně děkuji ti za účast dnešní Trikolor. Ďakujem za tvoju prípravu, za moderovanie, ktoré bolo ako vždy vysoko e, kvalitné. E, pozdravujem Boriska Dokotelný, kotelny, teším sa na Vlka, zajtra si asi tiež vypočujem toho Trumpa. No a o 14 dní do počutia. Tak vážení posluchači, to byl Roman Michalko, předseda poslaneckého klubu SNS a kulturního mediálního výboru, slovenská část relace Trikolora, který se tedy v tuto hodinu s námi už také rozloučil, takže ještě jednou mu děkuju. Děkuju pochopitelně Boriskovi do kotelny, nejenom za zástup, ale i za technické zpracování. Dneska všechno fungovalo tak, jak mělo a v neposlední řadě vážení posluchači poděkovat i vám za váš zájem a za vaše otázky, všechny, které jste poslali, které jsme také přečetli a hosté zodpověděli. Takže věřím, že i pro příští relaci Trikol za dva týdny. Opět nám zachováte přízeň a opět se tady spolu uslyšíme a opět budeme řešit aktuální českou a slovenskou politiku. Pro dnešní relaci je to vše. Mikrofonu, od mikrofonu se s vámi loučí Intibo, přeji vám příjemný zbytek večera a za dva týdny opět naslyšenou.